Снорі Сторлусон. Старша Еда. Розділ перший. Пророкування Йолю. Я прошу мовчання в усіх священних родів, великих та малих, синів. Гемдаля, хочеш, щоб я все батько багато розповіла історію минулих про перші дні людства. Я пам'ятаю велетні в час народження, які в давні часи мене породили. Дев'ять світів я пам'ятаю, дев'ять коренів молодого дерева мудрості, що з землі не зросло. Ні. Dias of tu sabiu la fontana. Tu yomine susayuana. Ayat tamang amad. давні часи не було ще ані піску, ані моря, ані хвиль холодних, не існувало землі, і неба не було. Безодня зяла, і трава не росла, доки бурі сини тягар не підняли. Вони тоді Мідгард молодий створили. Сонце сяло з півдня на стіни гірські, ґрунту почала зростати цибуля. Сонце південне, супутник місяця, правицю простягло через весь небозвіт. Сонце не знало, де має палац свій. Місяць не знав власної сили. Зорі не знали де їм стояти. Зійшлись тоді Всевишні раду тримати, боги присвяті і радитись сіли, ночі та дітям її дали назву, ранок назвали і полудень також. Вчора і завтра, щоб роки рахувати. Зійшлися аси на Ідавель. Вони храми і будинки звели високі, кузню звели, багатство кували, зробили лещата та інше знарядя. В темлі грали на луці веселі, не було в них нестачі у злоті доки ти три не прийшли, діви із Турсів, огидні над миру із Йотунгейму. Зійшлись тоді Всевишні раду тримати, боги присвяті і радити сіли, хто має дверігів, народ створити збір міра крові та зблає на плоті. Так був моцогнір, зроблений першим серед всіх двергів, а другим дурін. Людоподібних вони багато зробили двергів землі, як дурін сказав. Нюї, ніді, нордрі, судрі, аустрі, вестрі, альт. Альтьоф, Двалін, Нартанаїн, Ніпінг, Даїн, Бівур, Бавур, Бьомбур, Норрі, Антаанар, Ойн, Міядвітнір, Вег та Гандальф, Віндальф, Торін, Трар та Траїн, Тек Літавіт, Нюр та Нюррат. Тож назвала я Двергів, Регін та Радсвіт. Імен вже достатньо. Філі Кілі, Фундін Налі, Гефті Віллі, Ганар, Свіур, Білінг, Бруні, Біль Табурі, Фрар, Горнборі, Фрех Талоні, Орванг, Ярі, Екінск'яльді. що треба двергів, дваляна війська людям людським, доловара переличити. Вони пішли з каміння світлого, а Орванга моря на Йорвалі. Були то Драупнір та Дольктрасір, Гар, Ауг, Спорі, Леванг, Лоїн. Дорі, Орі, Дуф, Андварі, Скервір, Вертір, Скавіт, Ай, Альф та Інгві, Айкін Скєльді, Ф'ялар та Фрості, Фінта Гінар. Буде цей паралік в віках існувати, так довго як ловар сам проживе. Троє прийшли їх із того війська, сильні та лагідні, до асів домівки, знайшли на землі, лежали безсильна аска та емблу, позбавлених долі. Ні подиху була, ні духу не мали, ні теплої крові, ні вигляду доброго, подих дав одін, душу дав генір. Тепло дав лодур і вигляд добрий. Ясен знає стоїть, що ідра сіль, їх дресіль зветься, дерево високе, омите білими водами, роса з нього сходить і спадає на землю. Вічно зелений він зросте з урд джерела. Звідти три діви, відомі вийшли із моря і стали під деревом. Урд одну звати, Вєрнанді іншу, руни різьбили, скульт була третя. Закони складали, життя укладали усім, хто родився, долю рекли. Вона пам'ятає війну першу у світі, коли у Львів списами забили і в залах даж Бога спалили її. Тричі спалили, тричі родилась, знову і знову вона ще жива. Гей, звали, як у оселі входила, Соведюща віщонка, мальфарка вона чара творила, чаклувала, як може, ворожила на щастя зілля варила в потіху недобрим жінкам. Зійшлись тоді, Всевишні радо тримати. Даж Боги присвяті, радили сіли, радити сіли, чи мають аси викуп сплатити, чи мають Всевишні отримати сплату, кинув спис Одін і у війська пошбурив. Так почалася війна перша в світі. Впали стіни, укріплення асів, спрагли ванни у битві, ворогів зневажали. Зійшлись тоді Всевишні рада тримати, боги при святі і радити сіли, хто спів небеса, всі замішати отруту або ж роду йотунів, от діву віддати. Іди на там торбу сповни гніву. Не ну, може сидіти. Як зачув ті новини, на присяги пішов він, пов слова й образи порушив домовленість, що між ними була. Вона знає про гемдаля, горд його схована під світлими гілками дерева святого, Ще бачить вона води, брудні спадають застави даш Бога, вести мені далі чи досить. На подвір'ї сиділа, коли старець прийшов ас найстрашніший, і питально очі і глянув, що впитуєш в мене, навіщо мене спокушаєш? Знає все одіне, де око ти втратив у славетному світі міміра джерелі гру затіяли мімі радіти, кінець ознаймив ріг Яль-Ляргонрн. Гімдаль сурмить, підняв він свій рік, з черепа міміра Одін говорить. Тремтіт і грасіль, ясен поставний, гуде свят древнє дерево, йотун звільнився. Нажахані всі на смерті шляху, допоки Цурта, родич поглине, що із асами, що із альвами, гримить Йотунхейм, аси на тингу, дверги стогнуть в дверях кам'яних на горянім шляху, чи знаю достатньо. Гарчить гучно гарм у гніпахеллі, пута поруться жадібне рине. Поряд мій мудрий, бачу далека. Долю богів, стильник я знаю. Хрюм йде зі сходу, здійне у липовий щит. Йормун гард обернувся в ній великим. Змій б'є у хвилі, кликоче горел, рве мертвих нітфоль, нагльфар надходить. Човен зі сходу рушить з Моспелля човні його люди, альокі стер... стернові. Велети рушать з жадібним разом, з ними і брат Бюлейста іде. Сурт йде з півдня з губителем листя. Сяють мечі на сонці богів, гори зіткнулися, відьми погинули, кракують в хель люди трістола небо. Прийшло до хлін ще одно горе. Один став з зловком на герць, а вбивця Белі б'ється із суртом. Мертвим впаде від рада фріг. Гарчить гучна арма у гніпагеллі, путеруться жадібне рине. Поряд мій мудрий бачить далека долю богів, сильних я знаю. Прийшов тут могутній син Зігфадра, відар на битву. Зі звіром стеріятником був сина Хве Друнга в серці йому меча вородив, так мстив за батька. Прийшов тут прекрасний хладун нащадок. Іде Одіна син на битву зі Змієм. Люта вбиває Мідгарда Сторож. Будуть ці люди кров'ю стікати. Зробив дев'ять кроків моцний син Фьоргун, убив його змій, та ганьби він не звідав. Сонце щорніло, земля падав море, зникають із неба ясні зорі. Гейзер парує і довго нортує жар заграє коло самих небес. Гарчить гучно гарм у гніпахеллі, пута порвуться, жадібне рине, поряд мій мудрий, бачить далека, долю богів сильних я знаю. Бачить вона, здіймається з моря, знову земля рясно зелена, падає в воду. Злітає орел над гребнями, хвиль, рибу шукає. Зустрілися аси на ідавеллі, про древа землі могутнє замовили. Згадали вони величні діла, згадали фільм Бульта руни прадавні. Та має знову колишнім подібні тефлі злоті у траві знайтися, що мали вони за давніх днів. Буду зростати життя без засіву, зростеться все зламана, вернеться, вернеться бальдр, житиме з хьодом у хрофта палатах в обійсті богів, чи знає достатньо. Тут кинув ханір пруд ворожіння, жити синам братіх обох випала в домі вітрів. Чи знає достатньо? Бачить вона, будинок стоїть, гарний, мов сонце, златом сяє на гімлі, там мають жити воїни вірні, там же до віку будуть щасливі. Іде тоді владний суддя і газда. Сходь могутній, володар правити всім. Йде тоді темний, летючий дракон, сяючий змій з недовелір, летить понад полем, тримає у кігтях трупи Нітхьок. Тепер вона щезне. Повчення Дашбога. Двері усі, як прийдеш додому, ти роздивись, ти перевір, бо невідомо, недуг який там причаївся. Щедра мощана їсть прибуває, де має він сісти, квапиться дуже до вогнища той, хто здалеку прийшов. Вогонь потрібен тому, хто прийшов, і коліна замерзлі одяг і харч згодяться тому, хто рушив у гори. Потрібна вода тому, хто надходить, рушник і запрошення гречне, гідно учиниш, його розпитавши, і слова почувши. Мудрість потрібна тому, хто далеко забрів, знайома все вдома, сміються у вічі, блазені тому, хто сяде між мудрих. Розум свій мож нема хвалити. Краще його приховати. Мудрий і тихий, на хутір зайшовши, шкоди нечасто зазнає, бо другого вірнішого нема у людини за розум великий. Може, обачний, ось як прийдеш, тихо балакай, вухами слухай, очима дивись. Так робить всякий мудрий. То є щасливий, хто здибати зміг, шану і пашану. Добру пораду нелегко знайти в рудях у інших. То є щасливим серед живих, хто має собі шану і мудрість, пораду погану, муж часто знайде в рудях у інших. Ліпший тягар чоловіку в дорозі це розум великий. Він краще за скарб у незнанім краю, то бідних багатство. Ліпший тягар чоловіку в дорозі це розум великий. Кепськи в дорогу зробиш запас, як пива нап'єшся. нап'єшся. Такого добра, як люди гадають, від пива не буде. Бо чим більше п'єш, тим менш твій розум належить тобі. Чапля без пам'ятства, але над світом, розум краде у людей. Птаха ото крильми, зв'язаний був я у домі гунлот. П'яний я був, пиво напився у мудрого фєлара, та те в пиві найкраще, що хміль, як піде, повертається тема обачним і скромним, хай буде у князя нащадок, і всічі відважним, веселий, радісний буде хай кожен до смертного ложа. Блазня надія смерті зректися, уникнувши битви. Та старість настане, не знайде ніхто однею прихиску лупе блазень очима, прийшовши до рідних, мовчить чи балака, та варто йому зробити кавток, спливо, спливе його дурість. Лиш той розумним, то їздив далека у різні краї, досить його е, часто підкаже, що інший замислив, чарку тримаючи. Боже, пий медовуху та в міру, мов веди, як годиться, буде не дивне, ані для ко для ко, як спати рано підеш. Жадіб не мож, тями не маючи, жере собі до загину, часто сміються з пуза дурного, не прийде до мудрих. Знає худоба, що скоро вже треба іти з пасовиська, а муж нерозумний. Спинитися не може, живит напихає. Муж нещасливий і кепської видачі, кепкує з усього знати не може, хоча знати мав би, що сам він є блазень. Муж маломудрий сидить цілу ніч, роздумує думи, стомиться він, як ранок настане, і вся з того користь. Блазень щирість помитить у посмішці друга. Де йому знати, що з нього сміються, як з мудрими сяде. Блазень щирість помитить у посмішці друга. Де знає, та де він, прийшовши на тинг, прихильника мало. Блазень, гадає, все знає, як в хаті сидить, путнього зможе мало сказати, коли запитають. Блазень! Як прийде у гості, хай краще мовчить. Ніхто не помітить, як мало він знає, він знає, коли набагато і скаже. Тому ж ні тому, що знати, знати не може, що бовкає він забагато. Мудрим вважає того, хто спитає, і сам розповість. Жоден сховати не зможе з людей, що торопив собі на шляху. То багато балака не може змовчати, той бовкне дурницю, хто прутка вертить язиком без упину, часто поплатиться важко. Поглядів без верхніх, на інших не кидай. В гості прийшовши, мудрим все дуже хтось має, поки його не питають, і весело далі перує. Мудрим все має, хтось з хати чкурнув, образивши гостя. Не знає дотепник, що жартом своїм гнів набалакав на себе. частенько гречними є навзаєм, аж посваряться раптом. Чвари старі, сказати готові, перечить гість гістю. Рано поснідай, та в гості заберешись, добре поїж. Сидить і сопе той, хто голодний, і зможе промовити мало. Звивести шлях до кепського друга, хоч хати його недалека. До доброго друга дорога проста, хоч і не близько живе. Їсть, як прийшов, сидіти немає задовго в господі, збридний друг, як мешка довга в хаті чужій. Дім це чудово, хоча б і малий, та й в немо є газда, хоч дві лиш кози і дах із лози, ливше це, ніж просити. Хата це чудова, хоча б і мала та ти в ньому газда, серце криваве до того, хто харч має просити. Може, негідно зброю забути, в мандри, зібравшись, бо невідомо, коли на шляху спис знадобиться. Не знаю тих добрих і щедрих людей, хто дару не візьме, чи скнаре такого, що дяки не прийме за свій подарунок. За статками тими, що нажито їх, побиватись не варто, візьме на копу на ворог, те, що гадав дати другові, вийде на гірше. Зброю одяг друзям даруй, ти хвильми потішиш. Щедрий і щирий дружби зміцнить, якщо буде доля ласкава. Другу своєму вірним будь другом, даром плати за дарунок, кпина за кпину, гідна відяка за зраду омана, другу своєму вірним був другом, також і друзям його, з недругав друзів, жоден з мужів знатись не мусить. Знаєш, як є в тебе друг, якому ти віриш, і від нього добра дожидаєш, думками ділиться з ними, дарунки роби, часто навідують. Як маєш кумпеля, віри якому не маєш, та хочеш від нього добра, класно з ним розмовляй мисли прихову, обман за зраду плати. Також і з тим, кому віри не ймеш, і маєш підозри, мусиш сміхатися йому, розмовляти красиво, подібним плати за подібним. Йоне, я був, мандрував самотою, шлях загубив, скарб віднайшов. Як попутника здибав, людям людина радіє. Щедрим відважним ліпше живеться, Рідко вони знають лиха, а можна нещасливе, жахається все, мов скнара від дару. Одіж свою дав я у полі двом дерев'яним мужам людської подоби це їм надало. Ганьбиться хто голий. Чахне смерека, що росте самотою, корою не вкрита, так і людина без інших людей. Навіщо їй довге життя? Пломінь яскравий палає між кумполів непевних, повних п'ять днів, а шоста настане згасне вогонь і дружбі кінець. Великий дарунок не завжди згодиться. Часто придбаєш за менший, за пів паляниці та чарку неповну. Кумполі здибав є. Малої піщинки у хвильки малої і розуму мало. Також і люди не всі є розумні, блазенів дуже багато, мудрим помірно. Будь маємуж, мудрувати не сильно, ліпше живеться людям таким, що не розумні над миру. Мудрим помірно, ма, будь ма, будь мож мудрувати не сильно, мудрих серця рідше радіють, ніж у слух народу. Мудрим помірно, має, будь ма, будь маємо муж мудрувати не сильно, долю свою наперед, хто не зна, живе без турбот. Жарт, жар від жарини прийме вогонь, і від пломеня о пломінь. Людина в людині науки дістане нахабство нахабства свині. Рано вставай, я хочеш відняти від інших доброче життя. Не матиме здобичі лежачий вовк, а заспаний муж перемоги. Рано вставай, іди до роботи, коли трударів небагато. Бариться чимало, хто зранку проспав, багач хто бадьорий. Дошок для деху і доста кори може відміряти газда і за то, скільки потрібна дровна півроку. півроку. Вумайте сити на день вирушай, хай би одежа негарна. Чоботів і шароварів не стидається муж, як і коня в поводу крещева, як не дістав. Голову хилить гнівна орел над хвилями древнього моря, також і муж між ворогів, як немає підтримки. Спитати і мовити, той має вміти, хто хоче прозватися мудрагелем. Віддать мусить один, а не двоє, решту знає від трьох. Силу свою має розумний обачно являти, виявить він і поміж звитяжців за інших сильнішого. За певні слова сказані мужем, іноді важко платити. Бувало, зарано приходив я в гості або надто пізно. Тут випали пиво, там ще не наварили, не мили на кого, не ждали. Тут і там на гостину запросять мене, як м'ясо не буду просити чудове шматке шинки я другу віддам, один в нього з'ївши. Вогонь це чудова для роду людей і сонячне світло. Здоров'я міцне, як має людина і без лиха життя. Той, що не зовсім нещасний, хто має погане здоров'я, хтось є з нами щасливий мудрістю інший, тучний отару третій, хтось добрими справами славний. Краще живим бути, ніж мертвим. Завжди живий наживеться. Я бачив, багаті здіймалось багатому, та був він приречний смерті. Їздити верхи може кульгавий, пасти череду однорукий, стане в пригоді сліпець доки не спалять і жодного зв'язку з мерця. Син це чудово, хай навіть спізнився, побачити батька. Пам'ятний камінь край шляху не стане, як син не воздвигне. Двоє з однім ворогують, язик голову губить. Під кожним плащем рука разити готова. Ніч весела стріне, хто має добрі припаси. Рей короткі на судні, тривожна осіння пітьма. Зміниться вітер не раз у п'ять днів, частіше за місяць. Статок великий, часто з людини. Блазення робить. Один є заможним, інший бідняк, а інший слуга. Гине худоба, родичі гинуть, і смерти ти сам, та смерти не віде. Слава гучне гідних учинків. Гине худоба, родичі гинуть, і смерти ти сам, та знає одне, що смерти не звіде, вмерло слава. Повно добра я зрів у Фітюнга синів, та стали вони жебраками так і багатство жартує з тобою, та друг непостійний. Муж маломудрий, ратом діставши статок чи жінки кохання, стане пихатим, але нерозумним, далеко зайде у нахабстві. А що скажу, як про руни спитаєш, Бого прийдешні, їх сильні створили, я вирізав їх мольфар краще тому, хто мовчить. День під вечір шануй, жінку на вогнищі, меч після бою, діву, як стало твоєю, лід як тримає, пиво, як випив. Дрова на вітрі рубай, у моря погоди чекай. Дівчину зваблюй в пітьмі. День усе бачить. Човен хай морем біжить, а щит захище, меч хай рубає, а діва цілує. Пива у вогнище пий, по кризі ковзай, шкляву лошицю купи, а меч як іржавий. Вдома коня нагадуй, хорта ж у сусіда. Правду скажу, мужу не варта кобіті словам довіряти. Кругу варткому серця в них подібні, і зрада у грудях лежить. Луку ще тріснув, вогню що палає, вовку пруткому голосливої вороні, свині, що вищить, без кореня древо, хвилі високі, котлу, що кипить, летючі стрілі, валу, що пада, кризі осінній, змії, що згорнулась. Жіночим словам, ламком мечу, ведмежим забавам, і конунга синові, хворій худобі, смерду свавільному, лестичем мольфарки, супернику павшому, раннім врожаєм, віри юняти не варто, як і юному, юному синові, погоді для сівби і розуму сина вірити сильно не треба братовбивці нащадку, як стринеш його на шляху, хаті палаючи, коню за швидкому, бо стане негодним, як ногу зламає. Вірити муж не повинен всьому, що названо тут. Кобіту кохати прекрасно, що змислила підступ, як на коні без підків прудкому, дворічному і норовливому льодом чвалати, чи у негодиву човен вести без терна, чи гнати кульгавому оленя в горах. Нині скажу я, бо знаю напевно, брешуть і жони, і мужі, хто гречно балакає, здумавши підлість, той і розумному тяму затьмарить. Мову красиво веди і скарби обіцяй, як хочеш від кобіти кохання, личко хвали роду жіночу, завжди жадано дістанеш. За любов зневажати жоден з мужів інших немає. Часто й мудрий втрат у пристрасті розум. Блазені то не втямки. Зневажати назавжди мужма інших за те, що всякого трапить, здоріє мудріший з людських синів от зваби міцної. Тобі лиш відомо, що в серці твоєму, які там думки, розпач, хвороба важча за інші, як лиш відомі знавцям. Звідав я це, як сидів очереті, чекав на кохану ціле серце віддав би за неї та втримати не зміг. Білінга доньку знайшов я на ложі, спала сонце сяна, слава боярла, не так я жадав, як бачите, любе обличчя. Як вечір настане, ти, Одіне, прийдеш, як маєш до кобіти розмовою. Знати про це ніхто не повинен, бо вийде на гірше. Потім я зник, і кохання здалося, затьмарила розум мені. Одне мав на думці, що стала моєю, вона неподільною. Я згодом прийшов, були наготові ратники збройні, з вогнем смолоскипів і купи колод, що шлях заступили мені. Ближче до ранку я знову прийшов, вартові вже паснули. Сіру я суку знайшов замість пригожої діви до ложа прив'язано. Кобіта вродлива під час, як викрити зможеш її, підлості має на думці. Звідав я це, коли намагався звабити жінку на втіху отримав ганьбу від мудрої діви, а втіхи знайшов я замало. Бо Людова ласкавий і з гостями привітний, підтримуй вогонь, тямущим і мовистим будь, як хочеш прозвати саму премудрим добра, так дістанеш. Йолопом зветься, хто мало що може сказати, то доля немудрих. У дренєва йотана був я, назад повернувся, мало дістав би мовчанням. Слів я чимало промов і став переможцем у сутонга залах. Гунлод мене частувала на золотому престолі, підносила меду. Кепсько віддячив я згодом за це, за чемне вітання, за щиру любов. Раті пащека з волю моєю гризла каміння, знизу і згори, йотани в стіни постали мені на погибель. Добре дарунок діставши, потівшися вельми, як мудре зуміє, бо одрерір нині забрав, забрав до древнього князя, зміг би навряд чи полишити я, йотанів дім, коли б не гунлот, жінка пригожа, яку обіймав я. Наступного дня рушили йотуни спитати високого в чертогу Дажбожим. Чи Бьольверк питали, додому вернувся, чи Сутунг його погубив, дав Одіну присягу на персні священнім, чи можна йому довіряти? Сутунга зради, викравши зілля, плакала гунлот. Чаро промовлю з чарів престолу, понад Урдбруні, зрів я у тиші, зрів я у мислях, слухав я мову людей. Руни пізнав я без сини, радились там, при домі Дажбога, в палатах Дажбожих. Так я почую і скажу. Порада такі, лот Фафніре. Ти нині отримай, як добре затямиш. Стане в пригоди почуте, вночі не підводься, як тільки за кимсь не слідкуєш. Віддаю тобі душу, перуне почуй клич, в світлих чортогах вирію, сяду коло тебе обліч, як і всі, що до мене. Я згину за кров і за честь, стояти в раді твоїх героїв таке право є. Дай же знак, вітрило став, останній раз прощай, доля кличе, я йду, безсмертя зустрічай. Бачте відьму, хай гада, прошепче закляття. Над нами що пали в бою, не власні, ні смерть, ні життя. Ми перунові сини, вогнем палають серця. Давай в атаку, брат, якщо вмремо, що ж нові життя будуть, у злий вітер та у дощ ріже хвилю лодія, наша путь вночі пітьму, чарівні зорі що правлять в небеса. домі немає чужих. Порада такі, лот Фафніре, ти ні не отримай, як добре затямиш. Стане в пригоді почути. Мольфарку на ложі не спи, обійнявши, і вона тебе хай не голубить. Так вона зробить, що стануть нелюбою тобі. Тингі та мова людська, їсти не схочеш, ані з людьми спілкуватись, сповниться смутку твій сон. Порада такі, лот Фафніре, ти ніні отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Жінку чужу, рада забави, не зваблюй ніколи. Порада такі, лот Фафніре, ти ніні отримає, як добре затямиш, стане в пригоді почути. В гори чи фьорди, як вирушаєш, їжі надовго візьми. Пора такі, лот Фафніра ти нині отримай. Як добре затямиш, стане в пригоди почути. Людям недобрим, жодні негоди свої довіряти не варто, бо злі люди ніколи добром не відплатять. За щирість твою. Спіткало нещастя, я бачив єдного мужа через облудне слівце. Кобіти ліхої брехливий язик зробив його мертвим. Порада такі, <coughs> лот Фафніре, ти ніні отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Знаєш, як є в тебе друг, якому ти віриш. Часто навіду його, бо заростають кущами травою високою, стежки, якими не ходять. Порада такі, лот Фафніре, ти ніні отримай, як добре затямиш стане в пригоді почути. Добра людина для довгої бесіди годна, то поміч тобі у житті. Пора такі, лот Фафніра ти нині, нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Дружбу міцну ніколи в житті розривати не квапся. Серце скарбота поглина, як щора зможеш ні з ким розмовляти. Порад які Лотфафніра ти не отримай, як добре затями стане в пригоді почути. Жодних розмов вести не варто з, дур... з блазнім безголовим. Бо кепська людина, слуга народа завжди забуде відплатити за добре, а гарна людина добре пам'ятає, відплатить пошаною. Людині близькій можеш довірити всі думки свої. Це завжди краще, ніж недомовки другові всяке кажи. Порада такі, лот Фафнір ти ні не отримає, як добре затямиш. Стане в пригоді почути. Трьох навіть слів пошкодують для мужа ліхова. Часто на краще уникнути бійки на стежі на стежці вузькій. Пора на такі, лот Фафніра ти мені отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почута. Чоботаря не навідуй, ні збрара спису Теслю, якщо сам собі ти зарадиш, спис із державам поганим, чи чоботи кепсько пошиті, мороки тобі завдадуть. Пора такі лот Фафніра ти нині отримай, як добре затямиш. Стане в пригоди почута. Вчинки паскудні, паскудні ми зві, пощада не дає ворогам. Пора такі лот Фафніра ти нині отримай, як добре затямиш. Стане пригоди в пригоді почута. Ніколи поганому ти не радій, шукає лиш добра. Пора такі, лот Фафнір, ти не отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почута. Вгору очей в бою не підводь. Заклякне, заклятий чужинськими чарами, навіть хоробрий. Пора такі, лот Фафнір, ти не отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почута. Як з жінкою гарним хочеш розмовити мати приємну і втіх отримати з нею, ласкаво до неї звертай, і слово тримай непохитне, добро не набридне людині. Пора такі лот фафніри ти нині отримай, як добре затямиш, стане в пригоді почути. Витримку май, та не будь нерішучим, з хмільним будь обачним, і з чужою дружиною, по третє затям, з крадіями не знайся. Поради такі лот ти не отримає, як добре затямиш, штанах пригоді почути. Кпити і сміятися з гостя здалеку ніколи не варто. Часто не знають на посиденьках, хто завітав, муж ніби і добрий, але не без вади, стане в пригоді і поганий. Пора такі лот ти нині отримає, як добре затянеш. Стане в пригоді почута, над сивим співцем не смійся ніколи. Благо на рідкого слові старого. Часто із торби старої слова розумним дістанеш, Стої, що висить з міхами, шкурами вкрита лахміттям рабів. Пора такі, лот фафніра ти нині отримай, як добре затямиш. стане в пригоди почути. На гостя не гримай, геть не жені, поможе йому в скруті. Вишивуть брама, як будеш пускати, всіх на подвір'я. Персні даруй, інакше добром тебе не згадають. Пора такі, лот фафніри, ти нині отримай, як добре затямиш. Стане в пригоди почути. Як пиво нап'єшся земля допоможе. Земля бо лікує похмілля, вогонь від хвороби, а дуб від закрепи, від порчі колосся, а жита від грижі. Названо тут допоможе верес від укусів, а руни від лиха, землі ж вологу поглине. Знає весів я на вітрі холоднім цілих дев'ять ночей, списом пробитий, одіну удар, сам собі в жертву гілі того дерева, чиє коріння сягає глибин людям незнаних. Ніхто не живив м'я, ніхто не поїв. Дивився додолу, руни підняв я, і з криком підняв їх, а потім упав я. Дев'ять чарівних писень спізнав я від сина Більторна. Веслі батька випив я чарку вищого меду, зілля з одреріру, отримав плоди я мудрості той, мов жита, ростив їх, словом від слова, мов утворив, ділом від діла справу вершив. Руни знайдеш і знаки премудрі, знаки великої сили, знаки великої емоції, вирізав їх чародій, а Бога створили, а хрофт красив кров'ю. Один у Асів, Даїн у Альфіїв, Ідвалін у Двергіїв. Асвіт у ядунів. Сам я створив їх. Зможеш їх різати, зможеш тлумачити, зможеш офарбити, зможеш ужити, зможеш спитати, зможеш ти жертву принести, зможеш роздати, зможеш ти треба покласти. Богів краще геть не питати, ніж класти їм треба без міри. Дарунок відплатою цінний. Краще вже нісне роздати ніж забагато колоти. Так тут начертав смертних судьбу. Так він вознісся, коли повернувся. Пісню я знаю, не знану. І жінці фюрера і роду людей. Як буде потреба, поможе вона від горя і печалі у справах важких знає інше закляття людям корисне, що хочуть хвороби зціляти. Знає третє, як матиме сильну потребу себе захистити у битві. Лезе я гострі, так зачаклую, що стане та зброя негодна. Знає четверте, як мені путами члонки зві зав'яжуть. Так заспіваю, що вільним зроблюся, звільнять кайдана руки, ноги і руки, знає п'яте, як в у мене стріла полетить, кине лиш погляд і спини стріла смертельний політ. Знаю шосте, як шкоду мені зроблять корінням, людина така словом моїм буде у владі моїй. Знаю ще й сьоме, і як пломінь побачу над хатою з гостями на лавах, пожежу приборкою, дам ради з вогнем, таке заспіваю закляття. Восьме я знаю. Всім воно певне буде корисним. Ненависті паростки поміж людей на дружбу зверну. Знаю дев'яте, як буде потреба, чова нестиме на скелі, вітер я втишу, вали водяни і хвилі на морі в покою. Знаю десяте, мольфарку побачу в небі над дахом, так і вчиню. Втратить вона тіло своє, тяму свою. Одинадцяте я знаю як з друзями опліч в битву порину, так заспиває, кожен із них буде захищений, буде незборений, витваний переможцями. Знає 12. Побач на дереві людину повішену, руну таку, я тоді вріжу, мрець оживе і мовить до мене. Знаю тринадцяте. Юного князя водою скраплю, враженим в битві, то не впаде, не згине від зброї. Чотирнадцята я знаю, воно допоможе сказання ректи про асів і альфів. Їх я всі знаю, то зможе лиш мудрий. знає п'ятнадцяте, спів Тьо Дреріра двергам при Делінга дверях. Силу він асом співав, альфом пошану. Ахрофтові розум. Знає 16. Згожею дівою втіхи, коли забажаю. Думки закручі білорукої пани, знатиму всі її мислі. Знає 17. Ним непомітно розум у кобіти вкраду. Це заклинання затям, лот Фафніра надовго собі. Дістанеш добра, як затямиш, потрібно отримаєш, матимеш бажане. 18 відаю, його не відкрию, ані дівчинці, ні кобіті. Краще за все, як знатиму сам. Тут пісні кінець, не звірюся нікому, хіба лиш моїм сестрі чи дружині. Це повчання даж Бога, молни в домі високого, людям на користь, тролям негодні. Шануйся, хто мовив. шануйся, хто знає, радій, хто затямив, шануйся, хто слухав. Шлюз. Бесіда з Вавтрудніром. Один промовив, порадь мені фрік, час мені їхати до Вавтрудніра. Знаннями своїми помірятись хочу з Турсом всемудрим. Фрік отказала. Дома лишайся, любий гер Фадре. Обійсти боїв, бо з-поміж йотанів не відео рівного во Фруднірові в знаннях. Один промовив. Багато я їздив, багато я звідав, багато я сильних спізнав. Бажаю дізнатись, як в Фруднірові ведеться в чертогах його. Фріг отказала. Щасливо рушай, щасливо вертай, щастя тобі на шляху, мудрість нехай допоможе всебатькові бесіду з Йотуном вести. Вирушив Одін поговорити з Йотуном мудрим. Прибув іг до хати, і мова батька і в залу ступив. Одін промовив. Шана тобі, Вавтродніре, Нині прийшов я тебе повідати. Волію дізнатись, чи ти наймудріший, чи йотан Сімудрий. Вавтроднір мовив, що це за мож у залах моїх словами жбурляє. Назовні не вийдеш, спокоїв оцих, як мудрим себе не покажеш. Один промовив. Гаганрадом я звуся, нині з дороги не змучила спрага, стомила дорога. Жадаю запросин і гостинності туне. Вавтроднір мовив, чого ти, Гаганраде, у сінях стоїш, Проход ти у залі сідай. Подивимось нині, хто розумніший гість або йотон старий. Одін промовив. Муж незаможний, як до заможного прийде, мовчить або каже, що треба, балакучий надміру, думаю, здиба лиха від криго сердо. Вавтруднір мовив, скажи мені, гагн рад, якщо вже стояти волієш, і мудрістю мірятись, як зветься лошиця, що возить на спині день для людей. Один промовив. Скінфаксі зветься. Він ясну дніну людям везе. Найкращим конем із гривою світлою вважається він у Хрейдготів. автородір мовив, скажи мені, Агнрад, якщо ж стоє стояти волієш, і мудрістю мірятись, хто той жеребчик зі сходи, що возить ніч для богів. Крінхільда та лошиця, що ніч доставляє для добрих богів. Піна з її крапає вранці, звідти роса у долинах. Вавтродніре, мов, скажи мені, Гаган радик, що ж стояти волієш, і мудро сумірятись, як зветься ріка між ятунів землями та володіннями богобогів. Один промовив і фінгов зветься ріка між ятунів, ятунів землями та володіннями богів. Вільне біжить, ніколи її крига не вкриє. Вавтродірмовив, скажи мені, ган рад, якщо вже стояти волієш, і мудрості мірятись, як зветься поле, де буде битва між суртом і богами благими. Один промовив. Вігрід поле, де буде битва між суртом і богами благими, сто переходів та довжина і ширина поля бою. Вавтроднір мовив ти гості, сідаючи на лавку, з турсом розмову тривати, закладемо голови, гостю квітливий, застави у нашому змаганні. Одін промовив, скажи тепер ти, як розум тобі допоможе, і ти во трудні мочі, звідки земля появилася, небо високе, повідай о йотані мудрий. Вавтродір мовив, з іміра плоті земля утворилася, з гори, а гори з кісток, небо із черепу, і не з тохладного троля, а з крові моря. Один перемогу. Ну, скажи тепер вдруга, як розум тобі допоможе. І ти, вовтрудні ретямучий, місяць від кого походить, який люди бачать вгорі, і сонце так само. Вавтродір мовив Мун Дільфарі, е, ім'я місяця батька, і сонце так само. Обходити неба щодня вони мають, так міряють час. Один промовив, скажи тепер втретє як розум тобі допоможе, і ти вовтрудні ратямущий, від кого поховав день над людьми, і з мороком но ніч. Вовтрудір мовив, делінгом зветься, хто день породив, аньор батька ночі, повню і безмісячну ніч, боги створили, щоб міряти час. Одін промовив, скажи у четверте, як розум тобі допоможе, і ти в авторні тямущий, від кого походить зима, і теплі літо у мудрих богів. Вавтрунів мовив він сваль, ім'я батька зими, а літа свасуд. Один промовив, скажи тепер вп'яте, як розум тобі допоможе, і ти вовтрудні ретямущі, хто старшим з асів чи з іміра роду був за давніх часів. Вавтроднір мовив за многі зими до того, як землю створили, народжений був Біргельмір, Трудгельмір же був його батько, а Аргельмір його дід. Один промовив, скажу тепер шосте, як розум тобі допоможе, і ти, Вавтродніра тямущий, від кого пішов Аргельмір, з ятунів роду Турсе Премудрий, в Вавтрунір мовив Елівагару, крапалі бризки, ятун із квилю творився. З нашого лютого роду всі так з'явились, тому ми і жорстокі. Одін промовив, скажи тепер всьоме, як розум тобі допоможе, і ти, в Вавтрудніра тямущий, чином який породив йотун безумний нащадків, жінки не маючи. В Вавтрудір мовив під пахвою вирослі Хриму, Хрим Турса Чорного, дочка і син. Нога від ноги народила у нього шестиголового сина. Один промовив Ось скажи, як розум тобі допоможе, і ти трудні ратямощі, що ти найперше тримаєш у пам'яті Турса Всемудрий. Вавтрудніре мовив за многі зими до того, як землю створили, народжений був Біргельмір. Ось перше, що я пам'ятаю, бачив, як у труну його клали. Одін промовив скажи у дев'яте, як розум тобі допоможе, і ти в автородні ретямущій, звідки вітри прибувають, летять. Понад хвилями людям невидіме. Вовтроднір мовив Хрес вельгам зветься Ятун в Орлині, в Орлині по подобі. На краї землі він сидить, крила його здіймають вітри над усіми племенами. Одін промовив, скажи у десяте, як розум тобі допоможе, і ти вовтрудні трудні ретямущі, звідки з'явився Ньорд серед асів, в храмах і капіщах вельми шанований він, хоч асам не родич. Вавтродір мовив у Ванахеймі родився той бок, до Асів пішов як заручник, до погибелі світу вернеться він, до Ванів примудрів. Одін промовив, скажи одинасте, що то за місце кожного дня там січуться, обрані воїни в битвах полеглі, сидять і пірують по тому. Во втородір мовив Ейн всі в Одіна місці, січуться щодня, обрані воїни, в битвах полеглі, сидять і перують по тому. Один промовив, скажи у дванадцяте, звідки ти долі богів, знаєш усіх вавтрудніре, про йотанів тайни, і всіх ти богів вірно повідав, Турсе всемудрий. Вавтруднір мовив, про йотанів тайни, і всіх і богів мовити зміг, бо цілий світ довелось об'їхати, дев'ять світів я не відав, і Ніфельгель преісподній мертві туди потрапляють. Один промовив. Багато я їздив, багато я звідав, багато я сильних спізнав. Хто вижити зможе, коли всі погинуть після жахної зими? Вавтродір мовив лів і лівтрасер, вони будуть жити у лісі ходім, ходмімір. Ранкова роса їм стане за їжу, плем'я людей відродять. Одін промовив, багато їздив, багато звідав, багато сильних спізнав. Звідки бо з'явиться сонце на рівному небі, як Фенрір його пожере. Вавтроднір мовив, єдину дочку народить Аль Врюдуль. До смерті він Фенріра, боги загинуть, і матері шляхом діва поїде. Один промовив, багато їздив, багато звідав, багато сильних спізнав. Що за три діви літають над морем, гарно приводрі. дір мовив, три ручаїся зливають над хатою дочек Моктрасера, духами долі благими, знають їх світі, хоч троє ті мають за родичів йотних. Одін промовив, багато їздив, багато звідав, багато сильних спізнав, хто володітиме спадком богів як суртова полум'я згасне, Вавтор днір мовив, віддар і валі, обістя боїв обживуть, як суртова полум'я згасне, моді та магні, мьольнір одержать по вінгніра смерті. Одін промовив, багато їздив, багато я звідав, багато сильних спізнав. Як має Одін скінчити життя, коли боги загинуть? Вавтор мовив, вовча пащека поглине Альф Альфадра та відар помститься, пащу холодною він розірве, помсту звершить. Один промовив, багато їздив, багато я звідав, багато я сильних спізнав. Що Один на вухо власному синові мовив, як той на багаття ступив. Вавтроднір мовив, не знає не знає ніхто, що ти на вуха синами мови в приречній смерті. Виніс я вирок тобі, долю богів провістив, нині в річах поступився я одіну. Ти відтепер наймудріший. Шлюз. Правови Гремніра. Просинів Храудунга Канунга. Храудун Канунг мав двох синів. Один звався Агнар, а інший Герер. Агнару було 10 зим, а Гереру 8. Якось вони удвох рушили на човнику з рибальським знаряддям. Трохи порибалити. Здійнявся сильний вітер, і їх віднесло у відкрите море. Крізь нічний морок дісталось на землі та подалися вгору, де зустріли бідне селянське подружжя. Поселяни дали їм притулок, бабця заопікувалася агнаром, а дідо герредом. Навесні старий дав, старий дав їм човника. Старенький пішла як проводно, старий мав тим часом нетривалу бесіду з гередом. Вони піймали попутний вітер і дісталися батькових володінь. Ред був на носі човна. Він першим спринув на землю. Затим відштовхнув човника і мовив Пливи тепер, і хай тебе тролі візьмуть. Човен рушив відкрите море, а Герет пішов до батька. Його добре зустріли. На той час його батько помер. Герет був обраним конунгом та зробився достойним мужем. Одін і Фріг сиділи на Сліскяльві, та оглядали всі святи. Одін мовив Бачиш, Анграра, свого підопічного, що він наплодив потвор із тролице з безодні, а Герек ні. Підопічно став конунгом і нині тримає землі. Фріг мовила, він із скупи на харчі морить голодом гостей, коли їх прибуває забагато. Одін відказав, що це велика брехня. Вони побилися об заклад. Фріг послала свою служницю Фуллу до Гереда та мала застерегти конунга про чужоземного Мольфара, що прибув на його землі а впізнати його можна буде за тим, що жаден собака, навіть найлютіший, не розкриє на нього пащу. То справді був великий наклеп, буцімто цим то гайрет коник не є щедрим на харч. Але подорожнього, на якого не нападе жоден пес, він усе одно повелів схопити. Той носив синього плаща називався Грімніром. А більш ніс про себе не сказав, як його не розпитували. Конунг звелив віддати його на тортури, щоб зробити балакочішим. і посадити між двох палаючих багать, де той просидів вісім ночей. Герет Конунг мав сина віком у десять зім, названого Агнаром, на честь брата його батька. Агнар пішов до гримніра і подав йому повний рік, аби той напився, і сказав, що конунг чи не зле, катуючи безвину людину. Грімнір випив, та полум'я зростало і почало його пекти. Тоді він мовив Пломінь яскравий, плоть мені палить, облиш мене жару, одіж горить, задути не можу, вогонь огортає. Вісім ночей я сиджу між палаючих вогнів. Ніхто не подав питва ані їжі, крім агнара єдного, що правити має, Гередів син землю тримати. Шануйся ти, агнаре, щастя тобі, сам Вератюр позичає, за те питво отримаєш ти істину гарну віддяку. Земля щаслива, я бачив, лежить близько до Асів та альвів. а у Трудгеймі житиме Тор до загину богів. І далір зветься та місцина, де Уль звів чертоги, Альвгейм дарована в давні часи Фрерові сильними. Третій є двір, де лагідні боги сріблом прикрасили зали, то волос К'єльф, зведений асом з давніх довен. Согва Бек чвертий, хвилі холодні над ними плоскотять. Там Одін і сага п'ють кожного дня радість зі золотих черчин. Глад з Гейм то п'ятий, де златосяйна вальгала стоїть, збирає там хрофт, Кожного дня збройно убитих мужів впізнати неважко. У зали які Одін вертає, списи там за балки, щити за покривлю, кальчуги на лавках. Впізнати неважко, у зали які Одін вертає, вовк там сидить, коло брами на захід схилився орел на горі. Трюмгейн, що шостий, Т'яці, обійся, мосного йотуна, нині там скаді живе, світлого бога дружина над батьковим дахом. Брей даблік сьомий, зводив там бальдр, зали свої в землях отих. знає, напевне, лиха не скоєна. Хімінбьорк восьмий, мудрова, Хемдаля, там володіння, там Божий сторож п'є у домівці радісний, гарні модель. Цьольк Кванг, дев'ятий, Фре там править, сидячи в залі. Половина полеглих щодня там збирає одін всіх інших. Глітнір 10, десятий, мастовпи золоті і срібний там дах. Живе там в форсеті, цілими днями тяжбу усі розбирає. Но Атун одинадцятий зводив там Нью-Йорк зали свої, люди покровитель, храмом керує, обряди виконує, кущами рясніє, високими травами, віді до відара землі, син там клянеться, верхи на коні, за батька помститись. Анд Хрімнір кухар варить в Хрімнірі плоть це Хрімніра, м'ясо чудове, мало хто звідає їжі. Ейнехір Херів. Гері та Фрекі м'ясом годує переможний Герфадр. Тільки вином живеться Одін, збройно прекрасний. Хугін-Тамунін щодня пролітає над Йормунгандом. Страшно за Хугіна, раптом не верне і само за Муніна. Рина Мешхвель, риба Тьодвітніра, тунду потоком струмить, гадаю, не подолає, вражений в битві. Валь гріндом зветься брама священа до храму, що в полі стоїть. Древні ворота мало хто знає, як відімкнути. Брам п'ять десятків і ще сорок входів має, гадаю, вальгала. Вісім десятків енхеріїв вийде із кожної брами, рушивши в битву останню. Кімнат 50 десятків і 40 покоїв, гадаю. Біллі Скірнір має. Вмістить черток нащадка мого, люда чимало. Хейдрун коза, що стоїть на даху, ларадова листя скубе. Зве мені в неї тече світлий мед, оглек невичерпний, олень ей ктюрнір стоїть на даху, ларадова листя скубе роги роняють краплю у хвергель, ріки такі напувають. Сід і Від, Секін і Екін, Сіоль і Гунтро, Фьорм і Фімбультуль, Рін і Ренанді, Єпуль і Йопуль, Йомуль і Гервівуль, житла богів обтікають. Тюн і він, Тьоль і Хьоль, Град і Гунторин. Віна одна, друга до век свін, третє тьоднума, нют і ньот, нон і хрон, слід і хрід, сюльк і юльк, від Іван, вонд і строн, гьоль і лептер. Це близь людей пробігають, падать в хель присподній. Корміт і ормт, два керлауги, Тор-переход кожного дня. Творить він суд під Ігдрасілем, тоді асів міст. Палає вогнями, води священно нуртують. Глад і Гюлір, Глер і Скейдбрімір, Сільфріно, Сільфрінтоп і Сінір, Єсель і Файхофнір, гультоп і Летфеті, аси на конях тих їздять кожного дня. Судим творити під Ікдрасілем. Корені три ростуть на три боки з-під Ікдрасіля. Хель попід першим, другий над турсами, третій над родом людей. Рататоск білка бігати має стовбуром ясена. О вірлини слова згори він домчить, розкаже нітхйогу внизу. Чотири там оленя, вигнувши шиї, зелень скубуть. Дайн і Двалін, Дунер і Дюратрор. Гаддя повзучого під їх драсілям, блазневі не зрахувати. Воїн і Моїн, діти граф Вітнєра, Грабак і граф Фьолут, Офнір і Свафнір. Знаю, май, знаю, мають дерева точити. Аска Ігдрасіль, як потерпає, не відають люди. Верхієст Олен, стовбур гніє, жере знизу Нідхьог. Хріст і Міст я волію, хай мені ріг піднесуть. Ске гьольд і скогуль, хільд і труд, хльок і фьотур, гель і гейролуль, рангрід і радгрід. Регенф... и Регенфе... и Регенлейф піва Енхерем носять. Арвак і Альсвін сонце нагору, столу не тягнуть. Їм по плечі, аси поклали ковальські міхи. Сваля нам зветься сонячний щит, сяйво богів, горе і море відео спалить, якщо впаде. Склоль зветься вовк, полює на світлу богиню до самого лісу інші до хаті, хровітні расин їм е, передує на небі, з іміра плоті створена землю, море із крові, гори з кісток, ліси із ліси із волосся, а з черепу небо. Бровами його огороджено Мідгард, богами для роду людей, з мозку його хмари важкі зробили на небі. Уль привітає і решта богів, то, хто полум'я втишить, небо відкриється, асів обітель тому, хто зробить потрібне. Івальде діти з давніх давен створили скід Бладнір, струк найстрімкіший, світлому фрерові, синові Ньорда. Аск Ігдрасіль кращий із дерев. а скід Бладнір із човнів, один із асів сліпнір із коней, біль рьост з мостів, браги із кальдів, хаброк із яструбів, а з песиків гарм. Глянув я нині нагору до Божих синів, до них вознесуся, мають зібратися, аси усі в домі у Егера, пити у Егера. Звався я Грімнірем, звався Ганглері, Ярином и Хелембери, Теком и Триди, Тудом и Удом, Хер Блинди и Харом, Садом и Слепулом, и Сангеталом, Гартейтом и Хникаром, Бьольверком и Фьольниром, Гримом и Гримниром, Глапсвидом и Фьольсвидом, Сидхортом и Сід Скегом, Сікфадром і Хнікудом, Альфадром, Вальфадром, Артрідом і Форматюром. Ці імена відтоді ношу, відколи мандрую між люди. Гремніром звався я у Гєреда, Яйком у Осмунда, К'яларом звався водичі Сані. Трор'я на тингу, Відур у битві, Оскі та Омі, Яфнхар і Піфлінді, Гьодлір і Харбард поміж богами, Свідур і Свідрір, я для Сокмір Міміра. В блазні пошив древнього Йотуна стало життя сина Мідвітніра, здобичу в битві словесній. Die Stunde bricht an, dass sich nun mein Schicksal erfüllt. Odin, erhöre mein Gebet, da mich der Schleier des Todes umhüllt. Tapferkeit, Ehre und Stolz, wie bei den Ahnen längst vor meiner Zeit, öffnen die Tore. Es lag das Schiff, die Segel ist, meine Reise ist weit. Denn meine Bestimmung ist die Ocean. не від мене, ані від решти енхеріїв, ані від Одіна Шани. Багато я мовив, а ти мало втямив. Недобрий твій друг, меч мого друга, бачу, нині весь у крові. Жертву вражену лезом нині отримає Іг. Знає про тебе, життя добігає кінця. Діси розгнівані, нині ти зможеш Одіна взріти, тому підійди, як посмієш. Одіна нині зазвуся, Ігмені інше ім'я, звався Ятундом, Лаком і Скільфінгом, Вафудом і Хрофтатюром, Гаутом і Яльком між Асів, Офтером і Сва. Феніром, гадаю, словаці всі стали мною єдиним. Герет Конік Конунг сидів, тримаючи на колінах меча, голову до половини. Почувши, що Одін наближається, він підвівся, щоб закрити Одіна від полум'я. Меч випав з його руки і стряв рукою руків'ям донизу. Конок спіткнувся і перечепився, меч його прохромив, і він помер. Тоді Одін зник, ангар став конуном і довго правив. Шлюз. Промови з Керніра. Фрер сеньорда, як сидів на Хліскєльві, доглядав усі святи, глянув на Йотунгейм, помітив прекрасну дівчину, коли вона йшла з батькового дому до клоні. І тоді, як фрер, її побачив, охопив його великий смуток. З кінріром звався слуга Фрера, Нью-Йорку просив його поговорити з Фрером і якось його розрадити. Тоді Скаді промовила. Вставай нині з Кінріре, іди побалакай з нашим нащадком, дізнайся у нього мудрого мужа, що засмутила, Скирдір мовив. Недобрі слова почую від вашого сина. Як піде до нього балака, дізнатись у нього мудрого мужа, що засмутила. Скажи мені, фрере, Боже звитяжний, знати я хочу, чом сам ти сидиш в порожньому залі, мій пана весь день. Фрер мовив, що тобі мовити, юний мій друже, про горе моє. Альвів світила ся всім вдень, окрім кохання мого. Скірнір мовив. Знаю тебе, я многі зими, і ти мене, друже, з юності нашої з давніх давен все одне одному ми повіряли. Фреєр мовив, з Гюміра дому, бачив, виходила діва Жадана, руки і сяйва пронизала наскрізь простір і води. Пристрасті тої, що мене полонила, жоден легень що не звідав з асів чи альвів ніхто не зволіє сватати мене за неї. Скірнір мовив. Лашицю мені дай, що крізь морок промчить, крізь пломінь смертельний до меча нищити здатного йотунів Ферер мовив. Огира тобі дам, що крізь морок промчить крізь пломінь смертельний то меча, нищити здатного, як мудро володіє. Скірнір мовив до лошиці, морок на дворі, час нам рушити понад горами, вогкими, понад народами турців. Живими повернемося, чи наше життя йотен могутній візьме. Скірнір вирушив до садиби Гюміра в Йотунгеймі. Там були злющі собаки, прив'язані коло воріт до двору, до мешкала Герда. Скернір проїхав далі. Там на кургані сидів пастух. Скернір звернувся до нього. Скажи мені, пастирю, що на кургані сидити, пильнує шляхи, як обманути юміра псів, би побалакати з кобітою. Пастух відказав, шукаєш ти смерті, чи ти вже помер. Дружньо балакати з донькою Гуміра, гоже тобі не судилося. Скернір мовив, вчинок не кращий мужеві ся шкодувати, як вирішив рушити війну в оправу. Всі мої дні пораховані здавна, злічена решта життя. Герда мовила, що це за гуркіт чує нині, хто мчить до нас, земля аж тремтить, труситься весь гюміра дім. Служни самовола, муж чужоземний, скочив везе, крімхільди пустив і пастися. Герда мовила, пройти, запроси його в наші чертоги і меду йому піднеси. Хоч я й боюся, що муж чужоземний брата убивця мого. Чи зродити Альвів, чи Асам не родич? Ніванам Іваном Премудрим, чому ти прибув крізь пломінь пекучий до нас у Господу? Скернір мовив не родич я Альвам, не родич я Асам, Іваном Премудрим. Це же прибув крізь пломень пекучий до вас у Господу. Яблук, яблок, життя, я злотих дам тобі гердо, признь придбаю, як визнаєш фрера дорожчим життя. Герда мовила. Ябок життя я не візьму, ніколи не згоджусь ані з фрером, допоки живі разом не будемо. Скірнер мовив персня я маю, що був на багатті з Одіна юним нащадкам. Всім подібним крапає перснів із нього кожну дев'яту ніч. Герда мовила, кільця не візьму, що було на багаті з Одіна юним нащадкам. Золота маю багато в Гюмеродомі, повно у батька майна. Скірнір мовив Бачиш ти діво меча, страшного й гострого у мене в руці. Голівку стягну з дівочих плечей, коли не отримаю згоди. Герда мовила, тиску терпіти я не волію, ніколи не згоджуся. Хоч ти я гадаю, гюміра стрівши бійця Суворова, битву влаштуєш. Скірнір мовив, бачиш ти діво меча, Страж твоєго острова в мене в руці, лезем оцім, древнього йотуна знищу, стане твій батечко мертвий. Вражу тебе жезлом чарівним, скоришся волі, діво мої, опинишся там, де людини побачиш. На кручі вірліні будеш сидіти, світу не воледиш, зритимеш гель, їжа тобі стане гідкішою, ніж змій для смертних братко, на вигляд ти будеш кому станеш. Найхрімнір кудлати нас всякий назорить. Мудрішою станеш, ніж сториш богів, за гратами сидячи. Безумство і крики, прокляті страждання зросиш сльозами скарботи. Нині сідай, накличу на тебе невіч тяжку і горе подвійне. Тролі гонитимуть днину важку, матимеш йотані в хаті. Додому хремтурсів кожного дня повзитимеш безвільна, повзитимеш принижена з плачем без радості. Будеш вертатись і жити з гіркими сльозами. З Турсом триглавим будеш ти жити, чи іншого мужа не буде. Дума поглине, скорбна скарбота, станеш подібна до чортополоху, що під камень кладуть після жнив. До лісу піду я, до паростів юних, Кія чаклунського взяти, посак мольфарський тримаю. Одіна гнів на тобі, гнів повелителя Асів, і фрер тобі ворог. Непоступливо діво, зустрінешся нині з люттю богів. Слухайте йотани, слухайте хремтурси, сини, сутунгові і аси самі. Так заклинаю, край покладаю радості діви, щастя дівочому. Кримгірнєр зветься Турс, що варна тебе під грати смертельні. Мерці почастують тебе під корінням козлячою сечею, кращих напоїв ніколи не пити тобі, діва, не з волі твоєї, діва, та з волі моєї. Турси, я ріжу, і ще три на кастурі, хіть і безумства, і болищу. Я вирізав їх так само і зріжу, як буде потреба. Ерда мовила, Вітання моє, ти нині отримай і чарку холодну меду старого. Сама не чекала, ніколи не думала, що юного вана вподобає. Скернір мовив, в останній волі отримати відповідь перш ніж поїду, де б ти бажала зустріти і кохати ньордова сина. Герда мовила. Баррі! прозвалась Діброва далека, або нам відома, через дев'ять ночей там ньордова сина юна герда потішить. Тоді скернір поїхав додому, фрер стояв на дворі, зустрів його і нетерпляче спитав. Скажи мені, скерніре, перш ніж коня розсідлати і стати на ноги, дістав ти дане у Йотунгеймі чи виконав волю мою. Скернір мовив, барі прозвалась, діброла далека, Або нам відомо через дев'ять ночей там ньордова сина юна гарда потішить. Фрер мовив, ніченька довга, дві ночі довше. Матері, як стерпіти, часто мені місяць хорошим, здається за ночі обіцяне. Пісня про Харбарда. Тор мандрував зі східних країв і дістався протоки. На іншому березі був перевізник з човном. Тор гукнув, що то за юний юнак стоїть за протокою. Перевізник мовив, що за простецький простець гукає над хвилями. Тор мовив, перевезити мене прес протоку. Дам тобі їдло на завтра. В торбі за спиною маю харчі найсмачніші. В путь вирушаючи, добре поснідав, вівсом з оселецями, тож сити я й досі. Переїзник мовив, добра натовкся, хвалько такий, а горе не знаєш. Сума на одомі твоєму, мертве, думаю, матір твоя. Тормовив, мовив, те, що ти кажеш, всякого зробить вельми сумним, як матір померла. Перевізник мовив, не маєш добрати від трьох дворів навіть. Стис ти басониш і схожий на дранця, мабуть, і без штанів. Тормов, вправно сюди. Скажу, де пристати, чийого човна тримаєш на суші. Перевізник Хільдольфом зветься газ до човна, герой, що замешкав у руці Ярсунді, казав не возити бурлаки і конокрадів, лиш добрих людей і тих, кого знаю. Скори своє мене, як хочеш протоку здолати. Тормовив, назву своє мене і рід свій шляхетний, хоч вороги тут довкола. Я Одіна син, Мел, Мейлі я брат, я магні, а магні я батько, богів захисник, так судять про Тора, себе називав, а ти як прозвався. Перевізник. Харбардом звусь я, ім'я не сховаю. Тор, нащо б тобі ховати ім'я, якщо ти не ворог? Харбард мовив, хай був би я ворог, врятую життя від тебе своє, не тут мені вмерті. Тор, шкода мені бродом до тебе крізь хвилі руш рушати, мочити майно, тоді відплачу тобі шмаркачеві за прикрі слова коли подолає протоку, Харбарт мовив, тут стоятиму, ждатиму тебе, не стрів ти сирових мужів, ти хрун гніра смерті. Тор мовив, ти не згадав хрун гніра мертвого, турса шляхетного, кремноголового. Стяв я ту голову за пеклім бою. А що тобі трапилося, Харбарде? Харбард мовив, був я у Фьольвара цілих п'ять зим на острові тому, що Альгреном зветься. Билися ми то там, ворогів убивали, здолали багатського і з дівами тішились. Тор мовив, то як вам велося з тими жінками? Харбард мовив. Жива у ліжку і в бесіді тихо. Мудрими і вірними були ті жінки, вони з піску звивали мотузку, в долині глибокій землю копали. Був я з усіх мужів найхитрішим, звабив сестеря сімох і тішився з ними багато. А що тебе трапилось, Торе? Тормовив мовив Тіяці я вбив, моцного етуна, я очі закинув Альваді сина. На небо високо ліпше то пам'ятка вчинку мого. Всі люди те бачать, а що тобі трапилося, Харбарда? Харбард мовив. Втіху велику мав я од одмороку вершниць, яких забирав у мужів. Ятун суворий, я знаю, був хлебард. дай він мені кий чарівний, я його, а я його тями позбавив, тормовив, Зла відплатив ти за добрий дарунок. Харбард мовив Зріж дува верхівку, виростив друга. Корін шукає свого. А що тобі трапила з Тора? Тор мовив, був я на сході, бився з жінками, турсів бридкими, що в гори втекли. Зробиться йотонів рід за великим, як всі вони житимуть, і не стане людей у Мідгарді. А що тебе трапилась Харбарда? Харбард мовив, був я у Валанді, бився у Січах, жодного з вепрів від битви не втримав. Один бо ярлів полеглих приймає, а тор той рабів. Торбовив, нерівними зробиш ти людей перед асами, як матимеш владу велику. Харбард мовив, тор має силу, відваги ж у серці нема від страху і жаху заліз в рукавицю, наче ти вже не тор. Ти не посмів, охоплений страхом, чхати і пердіти, що ф'ялар не чув. Тор мовив Харбарде харапудливий, коли я здолаю протоку, до хелю відправлю тебе. Харбард мовив, що маєш хвилі долати, чи тут вороги навкруги. Що тобі трапилось, Торе? Тормов був на сході. Брід боронив, шкоду чинили, сваранги діти, камінням жбурляли, та радості мало судилося їм. Пощаду в мене просили. А що тобі трапилось, Харбарда? Харбард мов був на сході. Заодно я спізнався, таємно потішився із білорукою, радо за зазлате віддячила діва. Тор мовив. Гарно тобі з жінками ведеться. Харбард мовив. Поміч твоя Тора мені знадобиться, щоб втримати дівчину білу. Тор мовив, немає гадки, як саме, але поможу, коли зможу. Харбард мовив, я, мабуть, повірю тобі, коли і ти мені довіряєш. Тор мовив, я п'ят не, я п'ят не гризу, мов чобіт старий і дирявий. Харбард мовив, а що тобі трапилось, Тора? Тор мовив, жінок берсерків бив на Клесеї, чинили би шкоди цілому народу. Харбард мовив, ганьба тобі Торе, жінок ти побив. Тор мовив, були то вовчиці, а геть не жінки. Розбили мій човен, що був на підпорках, розили кійками і тяльві прогнали. А що тобі трапило з Харбарда? Харберт мовив, був я у війську, сюди воно йшло, стяг підіймав списа кривавого. Тор мовив, нині ти кареш, як здумав нам лихо вчинити. Харбард мовив, сплодити готовий я персня собі, коли посередик сяде між нами. Тор мов, де ти набрався слів тих глузливих? Не чув я ніколи подібного глуму. Гарбард мовив, набрався і затямив слова ніколи не чувані, від мешканців хатніх курганів. Тор мовив, дав гарне ім'я ти кам'яним кубкам, назвав їх курганами хатніми. Гарбард мовив, бо присуд я маю такий. Тор мовив, слова твої прикрі, лиха тобі принесуть. Коли я проїду протоку, гучніше за вовка. Гадає, будеш ти вити як волотом геп на тебе. Гарбард мовив сів полюбовника вдома знайти. Варто було би тобі, то справа нагальніша. Тормо, везеш ти, що лізе до рота, або лиш мені дошколити, мужу лякливий. Гадаю, я ти є брехун. Харбард мовив, правду я певно кажу. Ти на шляху забарився, далеко вже був ти Торе, як мав би човна. Тор мовив Харбар де харапудливий, це ти ж мене нині затримав. Харбард мовив, а Сатор, я гадаю, завжди зганьбиться і без перевізника. Тор мовив, пораду я дам тобі нині. Весь луйно сюди на човні, покиньмо ці чвари, зустрінь батька магні. Харвард помовив, як ти прийшов до протоки, так собі далі рушає. Тормов, кажеш, ти мені далі рушати, хоч не бажаєш прес-хвилі вести. Харвард мовив, коротка відмова, а шлях твій далекий. Спинись у колоди, а звідти до каменя. Тримай шлях ліворуч, дістанешся в Ірланду. Там має фьоргун Тора зустріти сина свого. Шлях вона може вказати до Одіна земель. Тор мовив, чи я дістануся сюди за день. Харвард мовив, дістанешся втомлений, як сонце на завтра зійде, та не раніше я певен. Тор мовив, коротко нині скажу на всі твої кпини до мене, за них відплачу тобі згодом, коли перестріну деінде. Харвард мовив, нині рушай, хай би тя тролі вхопили. Шлюз. Пересварка Локі. Про гіри і боїв. Гір інший м'якова. Юмір запросив Асю до свого місця пити пиво, бо отримав великого повного котла, про що вже було сказано. На це частування прибув Одін та його дружина Фрік. Тор не прийшов, бо перебував на сході. Натомість прийшла сів його дружина, а також Брагі та його жінка Ідун. Був там і тюр, він зробився одноруким. Вовк Фенрір відкусив йому руку, коли на нього накладали пута. Е, Були Там Ньорд його дружина Скаді, Фрер і Фрея, Відар, син Одіна Локі та слуги Фрера, Бюгвір і Бела. Багато зібралось там Асів та Альвів. Егер мав двох слуг. То були Фімафенк і Ельдір. Сяюче золото промініло блиском. Пиво саме собою лилося в черки і панувала там велика приязнь. Гості дуже схвальне, казали, які чудові е, ярослуги. Локі набридло це слухати. і Він убив Фімофенга. Аси почали трусити щитами і кричати на Локі. Той пішов собі до лісу, гості продовжили бенкетувати. Згодом Локі повернувся і зустрів на дворі Ельдера. Локі мовив йому. Скажи но, ну, Ельдере, перше не зробиш крок хоч один. Про що садиби мову за пивом сильний ведуть? Ельдер мовив. Про зброю свої свої перемоги сильним ідеться. З Асів та Альвів жоден тебе другом не кличе. Локі мовив. Мушу піти в егера зали, ляну на пир, гаймере сварку, асе вчиню, мед з гіркотою змішаю. Ельдер мовив. Знаєш, як підеш в егера зали, Глянеш на пир, лайку і наклеп, що вивернеш ти насичених боїв, до рот тобі ж заштовхають. Локі мовив, знаєш ти, Ельдер, як станемо ми, остромовно змагатись, буду багатшим я на відповіді, як будеш балакати далі. Потім Локі рушив до чертогу. Гості все ще сиділи там. Побачиш, хто прийшов, усі замовкли, Локі проказав. Спрагли прибув я до залів оцих, лофт іздалеку. Асів, прошу, продар лише один, гарного випити меду. Чого ж мовчите, могутні боги, слово не мовити? Сідати до столу, зваліть ви мені на перу, чи геть проживіть. Брагі мовив, сісти до столу тебе, напір не запросить жоден із асів, бо відають аси, кого на веселі банкети просити не варто. Локи мовив. Чи пам'ятаєш ти, Одіне? Ми в давнину змішали кров нашу. Пиво пити, казав ти не стану, якщо не налют нам обом. Одін мовив Відере встань, хай вовче батько, сяд до пира, щоб згодом нас локи словом лихим не називав у егера залах. Відер підвівся і підніс локи черк, але той, перш ніж пити, звернувся до Асів. Шана вам, шана вам асе, шана і осінням, і всім можна влади богам. Крім єдного з асів, що сів поміж інших, браги на лавці, браги мовив, коня і меча, дам я тобі, що перс на тобі сплатить браги, щоб згодом ти асом гвалта вчинив, гніву боїв не накликав. Локі мовив, персні коня, дарунок дарунків обох браки від тебе не буде. З асів та альвів нині присутні, в бою ти заткуєш і битв уникаєш. Брагі мовив, певен, коли би не тут ми зійшлися, не в егеразалах. Лаву вже твою я тримав би в руці, сплатив би ти нею за наклеп. Локі мовив, зазирати сидячи, та геть не такі то неділі. Брагі, сидіння, прикраса. Битись рушай, щоб явити завз... звитягу, не зволікає сміливий. вашої обраги, рідних дітей, всіх усиновлених, і тебе Локі слів не казати лихих у Егера залах. Локі мовив, мовчала б ти Ідун, бо з жон ти усіх до мужів найпожадніша. Руки твої лагідно пестили брата убивцю твого. Ідун мовила, прикрива слова, я Локі не мовила в Егера залах. Браги я втішити п'яного мужу волію і сварку згасити. Геріон мовила, чом асам обом. Нині присутнім остромовно змагатись, відео Локі, що він жартівник у шанів боїв. Локі мовив, мовчала ти в Гевіон, бо нині згадає, як ти огонь Гарний хлопчина тобі дав намиста, а ти його пестила. Оєн мовив. Сказився ти Локі, чи з глузду ти з'їхав, коли Єв'ян гні викликаєш, бо доля спро, бо доля спродавна гадає всім її відоме, так само і мені. Локі мовив, Мовча би ти одіне. Почести не можеш ти славу ділити між люди. Часто даруєш ти перемогу людям негідним. Один мовив. Знай, же, якщо я даю перемогу людям негідним, то ти вісім зим сидів по землею, корів ти доїв, народив ти дітей. Гадаю, жіноча то сутність. Локі мов, а ти скажу, сидів на самсеї, в бубон ти бив, наче вельва, відьми, відьмі подібна, шаманів між людьми, гадаю, жіноча то сутність фрігмовала, що судилося більше не варто про те говорити, що двоє асів здавна робили, то справи минули, минулі. Локі мов, мовчала б ти фрік, бо фьоргуна донька, і маєш ти вдачу жадати мужів, бо вілі та ве від ріра жінка Бог обіймала. Фрігмовала, знаєш, як був би зі мною в егерозалах, подібно до Бальдра, ти не пішов би від асів синів не звідавши гніву його. Локі мов, волієш ти, фрік, почути від мене. Жорстокі слова. Через пораду мою ти не бачиш, бальдра сидячого в залі. Фрея мовила, сказися ти, Локі, прикрі слова, мов ти нині. Долі, гадаю, я всі знаю фрік, хоча лиш собі повіряю. Локі мов, мовчала б ти Фрея, тебе Добре знаю, яка ти паскудна. З асів та алів нині присутні, в кожному ти віддалася. Фремовила, злий твій язик, гадаю, на тебе нещастя не кличе. Гнів на тобі, асів та осінь, сумним ти додому поїдеш. Локі мовив, мовчала б ти фрея. Мольфарко, замішане в блуді великим, з братом твоїм, богом пригарним, заскочила фрею. Ньорд мовив. То не біда, хай би заскочили діву, як з мужем кохалась. Гірше, як аз боязливий, що дітей народив, тут нині з'явився. Локі мовив, мовчала ти Мьорде, був ти на схід заручником славним, славним богами. Хюмера дочки дзюрили в рота тобі, ніби в корита. Ньорд мовк, так то було, що був я на схід заручником славним богами та сина я маю. Люди шанують його, і Аса вважає достойним. Локі мов. Годі вже Ньорде, нема чим хвалитись, не стану ховати надалі. Сестрою своєю ти сина зробив, то діло негідне. Тюрмови, фрер є найкращим з воїнів кінних. В Асі в чертогу він дівне печелів, ані жінок відпускав, ані жінок і відпускав полонених. Локі мов мовчав бити тюри, ніколи не міг ти миру класти між люди правицю свою, скажу я, ти втратив у Федора Пащі. Тюрмов, рукою втратив, а ти, хрод Вітніра, кепська обомном. має лежати зв'язаний вовк, чекати на гибель богів. Локі мов, мовчав би тітюра, дружина твоя, сина родила від мене. Майна чи грошей ніколи не мав тобі від мене за те нещасне. Фреєр мовив, вовка я бачив, лежати йому край потоку, доки світ не загине. Поряд із ним, коли не замовкнеш, зв'язано ляжеш злодюго. Локі Вовк златом купив ти Гюміра доньку, віддав і меча. Муспеля сини поскачуть над мюрквідом, а ти люгідне битися з ними не зможеш. Бюгвір мовив, знаєш, як був би я рівним родом до і інгануар Фрера, що в залі щасливий сидить, то клапті малі порвав би я гаву паскудну та й викинув геть. Локі мовив, що за деребанота так тут крутить хвостом і грізно сопе, скарги постійно слухає Фрейр і борчання з-під Жорнову. Бюгвір мовив, Бюгвір я звуся, спиритним прозвався між богів і людей. Ти мені пишеш, що з хрофта синами п'ю в цих чертогах. Локі мов, мовчав би ти бюгвір, не вмів ти ніколи гостей чистувати. Тебе ж у соломі у клуні знайшли, як бій розпочався. Хемдаль мовив, п'янити локі, пив забагато, чом не замовкнеш. Той, хто напився власним словам, уже не господар. Локі мов, мовчав би ти Хемдаль, здавив ніг давен. Життя твоє кепське, з мокрою спиною маєш стояти на варті боїв. Скалі мовили, веселити локі, та недовго тобі тут забавлятись, тому що до скелі боги прив'яжуть кишками тебе, тебе, сина твого, і нестохладного. Локі мов, затям, як до скелі мого прив'яжуть кишками мене, сина мого і нестохладного, то першим і останнім був я в загибелі тіяці замішаний. Скелі мовила, знає, як останнім і першим був ти в загибелі тіяці замішаний, в домі та в серці моєму назавжди ти холоду стрінеш. Локі мовив, слова веселіші, сказала б, Ти, Лауфея сину, як ми обіймались на ліжку, то варто згадати, як ми почнемо вчинити вчинки ганебно лічити. Тоді вийшла сів, піднесла Локі чарку холодного меду і мовила. Здоров будь Локі, чарку візьми, моду повну меду старого. Стримай себе і мене серед асів, ти не ганьби. Він узяв ріг з питвом і хильнув. Єдино тебе не став би ганьбити, коли б ти з чужими не зналась. Знай одного, і в тому я певен, з ким зрадила Тору, то був злобний Локі. Бело мовила. Горе тремтять, гадаю, то їде додому в Хлоріді, де он своїм спинити облуди поміж боїв. Локі мов, мовчала ти Бело. То ти бігвіра жінка із густок мерзоти. Дівка безрідна, між асів сидить, брудна та холопка. Брудна та холопка. Тоді війшов то сказав, мовчи, байгуза. Інакше мій молодь, мільнір могутній, мову завершить пагорб на плечах твоїх рознесу і край життя добіжить. Локі мовив нині дістався сюди йорт на щоток. Чого речкуєш ти, Торе? Не будеш таким ти рішучим, як матимеш битись із вовком, що мусить загризти Сікфардра. Тор мовив, мовчи боягузи, накші мой мій молодь, м'яльнір могутній, мову завершить, закину тебе я вгору і на схід, де й людей не побачиш. Локі мовив, виправами східними завжди своїми. Ти хвалишся Торе. Згадай рукавицю, в яку заховався герою, наче ти вже не Тор. Тор мовив, мовчи боягузи, інакше мій молод, м'ялір могутній, мову завершить. Правиця моя тебе познайомить із хрунгніра смертю і ноги тобі поламає. Локі мовив, жити мені ще довго судилося, тож не погрожуй мені, на мотузку скримік, затяг харчу не мавти, пухнув, пухнув од голоду. Тормов, мовчи боягузи, на кшимі молот, мільнір могутній мову завершить. Хрунгніра вбився, тебе попровад у хель підбрав мерців. Локі мовив, мов я асам, асовим дітям сказав. Все що я думав, тепер ти прийшов. Я ж геть подамся, бо вчиниш ти бийку. Пива ти, Егер, чимало зварив для цих посидіньок. Хай же те пиво і все ще господі пломінь поглина, спина тобі пече. Про Локі. Після того Локі ховався у подобі лосося на водоспаді Франа Нгер. Там його впіймали аси. Локі була зв'язана внутрішнім його сина Валі. А його сина Нарі перетворила на вовка. Скаді взяла гадюку і повісила її перед обличчям Локі. На нього крапала отрута. Сігьон, жінка Локі, сидить поруч і тримає глек під зміюкою. Коли глек переповнюється, вона виливає труту, а краплі падають на локі. Тоді його хапає такий сильний корч, земля здригається. Нині люди звуть це землетрусом. Шлюз. Виправа про Молот. Переклад Освальда Боргард У люті страшні, скажені громовик, бо, прокинувшись, молота він не знайшов, почав бородою трясти і волоссям, син Ерди і бити круг себе руками. І це слово не перше було. Слухай, Олокі, тобі тільки звірюсь. Остала страшна нечувана річ. У сильного бога хтось молота вкрав. Пішли до оселя прекрасної Фреї. І там його слово. Найперше було позич мені Фрея, сорочку крилату, щоб молота міг я здобути назад. Фрея, хоч срібною, хоч золотою вона, та сорочка була б тоді сталася би вам. Злетів тоді локі, крила шумлять оселі богів за собою лишає, і ось перед ним уже велетні вкрай. Турсі володар сидів на горбі, сплутував коні матузям злотистим, розчісував гриви кобилом своїм. Трьом вже сказав, як же ж там асам живеться і Альба, що привело тебе в Йотунгейм наш. Локкі, погано живеться і асам і Альба. Бо торова зброя прихована в тебе. Трьом. Торова зброя добре сховав. Вісім міль під землею ніхто не дістане, і звідтіля, хіба що він фрею, як наречено мене приведе. Злетів тоді локі, кремля шумлять, велетні в гори він покидає, і ось перед ним вже країна богів. Насамперед Тора він бачить на дворі і той йому кидає слово не перше. Як же вдалася мандрівка, як справа? Ти з височин кажи всі новини, бо сядеш дещо забудеш сказати, а ляжеш, подумавши, дещо прибереш. Локі. Вдалася мандрівка і справа вдалася. Твій молод отримав володара Турсів, тому він дістанеться, хто лише фрею, як наречений йому приведе. Обоє пішли до ясної богині, і там його слово не перше було. Вдягнися офре у шлюбні шати, з нами у Йотунгейм вирушиш ти. Розлюдилась Фрей від гніву її, аж тверджа боїв затряслася і тріснув брезінгів обруч, що золото був. Фре, чужіярець Нечиста мене розпалила, щоб я віддалася за велетня з Йотунгейма. Тут всі боги і богині зібрали, щоб між собою раду чинити. Влада довгась, як так міркували, як повернути Торові зброю. І Гемдаль почав з боїв найясніший. Йому, як Іванам, було все відоме. Тора вдягнімо у шлюбні щети, Брезінгів обруч золотий хай візьме. Наче на поїзд ключі, що брящали, жіноче вбрання до колін хай спадає, груди йому самосвітами всійте, на голову хай же корону наложить. Сказав задітор потужний і сильний. Боги засміють мене, бабою зватимуть, як одягну жіноче вбрання. На це відповів йому Локі, син Ляффи, мав вчити Атори, про що тут балакать. Житиме скоро в Асгарді йоти, коли не повернеш ти молода свого. шлюбні щати вдягай, вдягай вони Тора, березінгів обруч йому начепили, на шию, на пояс ключі, що брещали. жіноча вбрання по коліна спадала, груді йому самоцвітами всіяли, а на волосся корону поклали. Сказав тоді Торові Локі, син Ляффе, я за служницю буду при тебе, Йотунгейм разом поїдемо ми. Жуаво тоді баранів привели, в одну мить запрягли і помчало дох. Падали скели і іскри летіли, як їхав дорогою воденів син. Вже велетнів владар кричав на своїх. Мерщиновий йоти, готуйте сидіння. Іди вже Френ, моя наречена. Навгем покинула Норда дочка. Погляньте багато корів злоторогих і чорних волів у моєму господарстві. Багато в мене срібла і скарбу. Одної ще фре мені бракувало. Надвечір часто зібралися гості. Велетням служба підносила, підносила пива. Вола одного і вісім ласосів, і ласосі всі, що були для жінок. Поїв тоді тор, і все це залив. Трьома тільки відрами пива місного. Хто бачив, щоб їли жінки так багато, не бачив дівчата, що стільки з'їдають, не бачив дівчата, що п'ють так багато. Поруч із сиділа дитя та служниця, потрапили, стали словом належне. Вісім ночей не їла Жефрея, так сумувала вона за тобою. Для поцілунку тоді покривала, він трохи підняв і з жахом відскочив. Як же палають фрейни очі, погляду пломінь мене опалив. Поруч сиділа дотепна служниця, потрапила ставити слово належне. Вісім ночей не спала же так сумувала вона за тобою. Вічна допокою покою царова сестра стала просити собі подарунку. Віддайте мені золоті свої персні, цим ти любов здобудеш у мене. А з нею прихильність і ласку мою. Йоті Волондар трюм тоді мовив, несіть сюди молота, шлюб освітити. Мьольніра він випоколить на коліна, Фрей, хай вара шлюб наш освятить. Засміялось серце в торових грудях, коли він угледів свій молот блискучий. Труму він першого тут же ударив, знищив дощенту весь його рід, убив він і трюмову силу сестру, ту, що просила собі подарунку. Замість перстів блискучих удари рясні, сипали щедрим дощем на всі боки. Так повернув собі М'яльдера Тор. Шлюз промови Альвіса. Альвіс мовив. Лавки готують нині моя наречена. Має додому вернутись. Задовго це свадання, кожен так скаже. Додома не варта баритись. Тор мовив, хто то прибув. Чому ти блідий, наче труп? Схожим на Турса, здається, цей муж. Женихатись не годен. Альвес мовець. Альвес Анзуся, живу під землею. Мій двір під горою. До візника я нині прибув, щоб слово дотримати. Тор мовив, згоди моєї, ти не питав. Отця молодої. Я вдома не був. Як слово ти дав, не та клятва перед богами. Альвіс мовив, що за герой згоди питає, за наречену прекрасну сяйну. Тебе волоцюго мало то знає, хто підкупив тя. Тор мовив, він Гтор, я звуся, здалека йду, син є. Сід грані, миру від мене ти не дістанеш, як дівчину юну візьмеш за себе. Альвес мовив з воли твоєї, волій дістати, хочіше на шлюб, інакше жити геть не волію без білої діви. Тор мовив, діви кохання прибуде з тобою, мудрим і гостю, як зможеш повісти про кожен світів усю мені правду. Скажи мені, Альвісе, долі, напевно, усі, двергу відомі, як землю широко спрадавно прозвали в різних світах. Альвіс мовив. Йорд у людей, у асів жіфель. Шляхом звуть Лани, зеленою турси, Альви весною кличуть вологою боги. Турмовив. Скажи мені, Аліса, долі, напевно, усі дверго відомі, як люди прозвали небо горбате в різних світах. Альвіс мовив небо в людей, тепло у богів, вітро багатий у ванів, височиною зву Турси, Альви дахом прекрасним, дверги високим склепінням. Тор мовив, скажи мені, Альвісе, доля, напевно, усі, двергу відомі, як місяць прозвався, що люди обачать у різних світах. Альвіс мовив, місяцем звеся в людей, млином у богів, колом у хель, у турсів прудки, а світли у двергі, Альви прозвали часу рахунком. Тормов, скажи мені, Альвісе, доля, напевно, усі двергу відомі. Як зветься сонце, що це всім смертним у різних світах. Альвіс промов, Оліс мовив соль у людей, а сонце в богів. Дверги прозвали Дваліна другом, йотуни оком палючим, Альви звуть кругом присвітлим же асів сини. Тормовив, скажи мені, Альвісе, долі, напевно, усі дверху відомі, як звуться хмари, де змішана зливи у різних світах, хмара в людей, дощова у богів, вітроплинна у ванів, мрячна у турсів, міць витру у альвів, невидимка у хель. Дормови в Кремені Альвісе, долі, напевно, усі доверху відомі. Як зветься вітер, що лине вперед у різних світах? Альвіс мовив вітер в людей, літючий в богів, і ржання у сильних, ревучий у турсів, гуркіт у альвів, поривчатий стив хель. Тор мовив, скажи мені, Альвісе, долі, напевно, усі двергу відомі. Як зветься штиль, тиха погода у різних світах. Альвіс мовив тиша в людей, штиль у богів, безвітря у ванів, тепла погода у турсів, денний спокій у альвів, тиха днина у двергів. Тор мовив, скажи мені, Альвісе, доля напевно, усіх. Двергу відомі, як зветься море, що люди ним ходять в різних світах. Альвіс мовив море в людей, а води в богів, в йотанів, хата, вугра. Хвилями Івана прозвали, Альвес впом водяним, пучиною дверги. Тормовив. Скажи мені, Альвісе, доля, напевно, усі дверху відомі, як зветься вогонь, що люди розводять у різних світах. Альвіс мовив. Вогонь у людей, пломінь у асів, жар кажуть вани, жадібний у турсів, палаючий двергів, стрімкий кличуть в хель. Тор мовив, скажи мені, Альвесе, долі, напевно, усі, двергу відомі. Як зветься ліс, що здавна зросте в різних світах, Альвес мовив, ліс у людей, грива поля в боїв, ухель полонина, дрова у турсів, крона прекрасна у Альвів, а вани хмис кажуть. Тормови, скажи мені, Альвісе, доля, напевно, усі дверго відомі. Як зветься ніч, родичка Ньора в різних світах. сонце златно, зайди во планина пред тебе сонце, пред тебе Альвіс мовив Ніч у людей, Ніоль у боїв, морок у сильних, безсяйна в турсів, тиха дремота у альвів, а в двергів сни Ньорун. Тор мовив, скажи мені, Альвісе, доля напевно усі. Двергу відомі, як зветься нива, зерном засіяна в різних світах. Альвіс мовив, ячмінь у людей, зерно у богів, звуть паростком вани, а в турсів овес, жита у альвів, похилене в хель. Тор мовив, скажи мені, Альвісе, долі, напевно, усі, двергу відомі, як зветься пива що люди п'ють здавна в різних світах. Альвес мовив пиво в людей, бровар у асів. Міцним кличуть вани, і нечистим, в вхель кличуть медом, петвом сини сутунга. Тор мовив, в жодному серці не бачу я стільки древній мудрості. Чимало питання ставив тобі. Та денне сонце дверга заскочила з сяйвом у залі. Шлюс. Частина друга пісні о героях. Сказання про Велунда. Нідудам звали Конунга у світьоді. Він мав двох синів і дочку. Її звали Бьотфільд. Було троє братів, синів конунга Фінів. Одного звали Слакфіт, іншого Гіль, третього Венунт. Вони ходили на нартах і полювали звірину. Вони прибули до Вовчої долини і звели там собі житло. Там є озеро, що зветься вовчим составком. Ось, як рано вранці побачили вони, на березі озера трьох жінок, що пряли льон. Поруч лежали їхні лебедина вбрання. То були Валькірії. Дві з них були доньками Хладвера, Конунга, Хладгут, Біла Лебедь і Гервьор Премудра, а третя Ельрон, дочка Кіара з Валанду. Троє братів узяли їх із собою додому. Егіль оженився на Ельрон, Слакфіт на Білої Лебеді, Авелуд на Премудрій, там вони жили сім зим, а тоді Валькірії відлетіли геть і вирішили на війну і вже не повернулися. Тоді Егіль помчав на нартах за Ельрон, Слакфіт вирішив на Захладгут, а велонд нікуди не пішов і лишився в Овчій долині. Він був найправнішим з людей відомих з давніх переказів. Нідут Конунг. Звелив його схопити, як тут про це сказано. Про Велунда і Нідуда. Діви летіли з півдня над Мюрквідом. Юнки примудрі долю шукали на березі ставу. Сіли спочити, діли південні, льон стали прясті. Перша обрала Егеля мужем, діва прекрасна, сяйна руками, інша до Тосванхвіт. У шатах пташиних третя сестра руки закинула на плечі Велунда, гарно жилося з ними сім зім, а восьма настала, зробилося їм тоскно. А на дев'яту скорили з поклику. Рушили діви над лісом похмурим. Йонки привудри далі шукати. Вернулися злові в стрільці, острозорі, волон, що рушив шляхом далеким, Слакфіт і агіль в зали порожні, зсередини і ззовні сюди шукали, рушив на схід Егіль за Ельрун, Слакфіт на пів на південь за білою лебіддю. Валун зостався один в Ольфдалірі, а в злата червона вправляв самоцвіти, ладив при гарні персні і прикраси. Так він чекав світло свою, гадав, чи повернеться жінка до нього. Прознав тоді ні Дуд, ні Ярів господар, що Волун Додин сидить в Ульфдалірі. послав уночі воїв у бронях що ти їх блищали під місцем щербним. До хати дістали, спинились при вході, потому зайшли до довгої зали. Бачать на лику персні висять цілих сім сотень, мав їх той воїн. Стали знімати і вішать їх знову. лише один перстень назад не вернули. Зловів прийшов стрілець гострозорий, велон, що рушив шляхом далеким. Пішов він засмажити м'ясо ведмежого, горіла, мов хмис, ялина суха, висушив вітер, велунду дрова. На шкурі ведмежі він персні личив, Альвів співець одного не знайшов, де що взяла його хлодвера донька, юнка премудра до нього вернулась. Довго сидів, так тоді він заснув, а пробудився вже волі позбавлений, руки побачив зв'язані міцно, путами ноги надійно стріножені. Велон мовив, що то за вепри сюди прибули, лика міцними пов'язали. Спитав тоді Нідот. Ніярів господар, звідки ти Велонде, Альва Премудри, злата дістав у вовчій долині. Велон мовив, злата нема, гамузу грені далеко гадає пагорби Рейну, гаде згадує більше мали, мали майна, як родичі разом жили щасливо. Хладгут і Гервьор Лодвера доньки, Ельрон була донькою К'яра, стала назовні нідуда жінка. Пройшлася вона довгою залою, стала й мовила голосом тихим, но посміхнеться мешканець хащі. Нідуд Конунг дав своїй доньці Бьодвільд, золотого перса, якого зняв з великової мотузки у Велунда. Собі ж узяв мече, що не володів Велунд. Жінка волителя Велителя Нідуда мовило. Очі пожадні його блищать, мов у змії, зуби скригочуть, бо взяв ти меча, і перстень дав Бьодвільд. Підріжте йому міцні сухожилки, хай він сидить на Севарстоді. Так і вчинили, підрізали йому сухожилки під колінами і відвезли до єдиного острівця, розташованого подалік від землі, і назване Северстод. Таймін ладив для конунга різні прикраси. Жодна людина не мала його там навідувати, крім одного лиш конунга. Велен мовив, сяє у Нідуда меч на поясі, його його стрів, управний як міг, загартував добре кмів. міф. Мій сяючий меч далеко знесли, не бачу його у Велунда кузні. Тепер носить Бьодвільд, перстень червоний моєї дружини. Не діждуся розплати. Не, не віда спочинку молотом стукав. витвір отримав. гарне для Нідола. Два два легеня морем прибули. Нідоли діти на северстот. До скрині наблизились, просили ключа, скарби подивились, чекали їх лихо. Майна там багато знайшли легені, червоного злата і різних прикрас. Велон мовив, приходьте ви двоє. Приходьте на завтра, вам не дозволю злата це взяти. Та та знати не мають дівки чи прислуга, жодна людина, що ви тут знайшли. Сказав незабаром іншому хлоп, брат мовив брату, ходім, глянем персні. До скринь наблизились, проспросили ключа, скарби подивитись, чекала їх лихо. Голови стяв він конунгою дітям, Від горна поклав ноги, під горна поклав ноги братів, чарки зробив з їхніх голів, сріблом оздобув, ні послав їх. Очі братів, я я Хонтосяні, мудрий послав ніду до жінці, зуби братам вирвав мабов, пряжки зробив з них, бедвільт на груди. Тоді взяли бедвільт, браслет, хизуватись, знесила його Веланди, щоб злагодив злам. Ніхто не поможе мені, окрім тебе. Велон мовив, так я залагоджую злама на златі. Аж батько твій подякує вельмі, і матір твоя здоволена буде, та й ти сама матимеш втіху. Підніс він її хмелі, бо хитрий замистив, а Бедвельд на лавці мирно заснула. Нині відплати стягнув за образи, лиш на занайтяще що не помстився. Волю я, мов Велун, щоб крила мене донесли до ніду воїв, Велун зі сміхом злетів у повітря, плакала Бьодвіль, острів полишила, журна за коханим і перед батьком гнівом. Зовні стояла, нідуда жінка мудро пройшлася довгою залою, а Велон присів на тина спочити. Підвівся ти ні доде ніярів господаря, ні дотмов. Давно я підвівся, щастя позбавлений, спокій утратив сини мої мертві, холод принесла порада підступна. Нині волю до Велонда, нині волію до Велонда мовити. Скажи мені, Велонде, Альва премудрий, як ти згубив дітей моїх юних? Велан мов, клятву ти з мені маєш дати з усіх найміцнішу, бортом човна і краєм щита, спиною коня і лезом меча, що ти не убив Веланда жінку, дружину мою не ти погубив, бо іншу мою дружину ти знаєш, дитя народить вона в чертовах твоїх. Ходити до кузні, яку будував ти, там шкіру знайдеш, просякнуту кров'ю голови стяв я діткам твоїм, підгорна поклав ноги братів, чарки зробив з їхніх голів, сріблом оздобив, Нідуду послав, пославіх, очі братів, як онтосені, мудрий послав ніду до жінці, зуби братам вирвав обом, пряжки зробив з них. Бядвільт на груди, Бядвільт тепер ходить вагітна, ваша донька створена вами. Ні тут мов, слів би не міг ти мовити гірших, велом доволею вражений нині, і вище зможив тебе не дістане, не долетить до тебе і стріла, ти ж бо вознісся в небо високе. Велон зі сміхом злетів у повітря, Нідуд безрадісний сів самотою, Нідуд мовив так раде, встань, раб мій найкращий, Бедвільд поклич, доньку світлооку красуня хай прийде до батька на раду. Правду о Бьодвельд повідай мені, чи з Вілундом ти на острові спала? Бьодвельд мовила, ніду до правду сказали тобі. Волод на острові звабив мене, тої години краще б не знала. Я поступилася хитрощем друга, я поступилася друга насильству. Шлюз. Пісня про Хельгі, сина Хюрварда. Хюрвардом звався Кону. Він мав чотири жінки. Одна звалася Альфхліхільд, її сина звали Хеден, інша звалася Серейд, її сина звали Хумлунг, а третя була Сінрьот. Її син звався Хюмлінг. Хьорвард Конунг дав непорушне слово, що візьме шлюб із найгарнішою з жінок. Він почув, що дочка з Вафніра Конунга найпрекрасніша з усіх, її звали Сігрлін. Ідмундом звався його Ярл, Атлі був йому сином. Він вирушив просити руки Сігерлін для свого конунга. Він затримався у Свафніра конунга на зиму. Франмаром звався Ярл, вихователь Сігрлін. Його доньку звали Алоф. Ярл порадив відмовити, видавати дівчину. Що ж Атлі рушив додому. Одного дня Атлі, син Ярла зупинився якомусь гаю. Над ним у короні дерева сидів птах, який почув, що люди кличуть найгарнішими дружин Хьорварда Конунга. Птах загомонів, Атліш слухав, що той скаже. Птах мовив. Чи бачив ти сі Герлін, свафні радоньку, здів найгарнішу у світі людей? Хоч і найкращими Херварда Жон, людовожен у Ласі Слонді. Атлі мовив, чи буде із Атлі Ідмунда сином птах веломудри розмови вести? Птах мовив. Буду, якщо жертву дістану, самі виберу в конга домі. Атлі мовив. Бери, та не Хьорварда ані синів його, ані прекрасних владаря жон. Жадної жінки ти не дістанеш, ціну престону друг може сплатити. Птах мовив, двірі візьму, храма великого злодорогих корів. З владці обійця, як він Сігерлін обійме на ложі, коли досконало піде за князем. Це сталося до поїздки Атлі, коли ж він повернувся, і конунг спитав, що чути. Він мовив, клопоту мали жодного зиску. Коні погинули в горах високих, шляхом камінних Симорн долали, відмову отримали Свафніра доньку перснями гарно мене дістали. Конунг звелив їм їхати вдруге і сам з ними вирушив. От вони піднялись нагору і побачили полум'я, що охопило весь Сваварланд, і великі хмари куряви з-під конячих копит. З'їхав конунг з гори і спинився на ночівлю коло якоїсь річки. Атлі виставив варто, сам поїхав понад рікою. Він знайшов якусь хату на хаті. Сидів великий птах і чатував, та й заснув. А для пожбурив списи і вбив птаха. В хаті знайшов Сігерлін, конгову доньку, і Алов, ярлову доньку. Та й забрав їх обох із собою. Та Франмар Ярл прийняв орлину подобу і боронив їх від воїнів чарами. Хродмаром звався конг, який сватався до Сігерлін. Він убив конунга свавів, а їхню країну розрабував і віддав на поталу пломеню. Хьорвард Конунг отримав Сігерлін, а Атлі Алов. О, Хьорварда і Сігерліна родився син, високий і гарний. Він був мовчазний, носив жадного імені. Якось він сидів на кургані, побачив, що є дев'ять валькірій, і одна з них особливо шляхотнього вигляду. Вона мовили, спізнішся ти, Хельгі, вой звитяшний. Порядкувати перснями та рьодульсвеліром. Орел кричить рано, як будеш мовчати, хоч дух твій міцний, шолома володарі, Хельгі мовив, що Фюльгія дасити Хельгі до мені, діо пресвітла, що просити порадиш. Добре подумай, перш ніж казати, ніц не візьму, як моєї не станеш. Валькірія мовила. Знає мечія на Сігарсхольмі, без чотирьох там п'ять десятків. Є там один краще за решту. Горе кайчук, оздоблених златом, з перснями руків'я, дух у клинку, страх на вістрі, мах хто не володіє. На, ле, на лезі лежить кривавий дракон, з іншого ж боку тягнеться змій. Ейлімі Елімі звався конунг, у нього була донька, свава. Вона була Валькірія, їздила небом і водою. Вона дала Хельгі ім'я та згодом час захищали його в битвах. Хельгі мовив недобре ти Хьордваре, князь щоновладний, воїв очольник, хоч і славетний. Дав ти вогню з жерти воїнів житла, вона ж тобі лиха не скоїли жадного. Хродмару випало перес тримати. Ті, що належать родичам нашим, мало боїться він за життя. Гадає, погинули всі спадкоємці. Хьордвар сказав, що дасть Хельгі воїнів, якщо він бажає помститися за батька матері. Тоді Хельгі здобув меча, що його слава йому порадила. Потім рушили вони з Атлі, вбили Хродмара і звершили багато інших словетних справ. Хельге знищив йотуна Хаті, що сидів на якійсь горі. Хельгі Атлі спинили корабель у Хатафьорді. Атлі вартував першу частину ночі. Хрімгерд, донька Хаті мовила. Промовив Хрімгерд, що за герой на Хатафьорді, що ти на човні. Хоробрі на позір, гадаю, налякані мало. Як зветься ваш конунг? Атлі мовив. Хельгі він зветься, то лиха великого князя не зробиш. Залізні борти у наших човнів. Нам відьми не шкодять. Хримгерт мовила, як тебе звати, може могутній, як люди те ключить. Тобі владар вірить, коли дороче стояти на носі. Атлі мовив, Атлія звуся, гнів мій страшний багато потвора здолав. На штивнях вогких часто стояв я і вершність нічних убивав. Як твоє мене, жона смерте жахна, назив свого батька ім'я, на дев'ять ти миль у землю врости, і хай з тебе виросте дерево. Хрімгерд мовила, Хрімгерд я звуся, а хаті ім'я мого батька, він Йотунам був найсильнішим, чимало жінок забрав із осель, спинив його Хельгі. Атлі мовив, Чигала ти, жінко, на чого героя у входу до фьорду. Поїхав би воїн дарунком до ран, і з волі твоєї, коли б тебе спис не спинив. Хрімгерт мовила, ти Атлі здурів, наснилась тобі, як брова зімкнув. Матір моя, княже, замкнула човни, я ж потопила хльоварда синів. І ржатимеш атлі, коли ти не євнух, як хримгерт хвоста задере, серце зайшлося, гадає, від страху, хоч голосом ти жеребець. Атлі мовив, що я лоша доведу, хоч хочеш, коли хочеш, на сушу зійду. Тебе всю понівечу, коли забажає, а пустиш ти Хрімгард хвоста. Хрімгард мовила, ти Атля на сушу ступи, певну емоцію зустрінемось в бухті Варін. Виправлю ребра тобі, герою, коли в мої руки потрапиш. Атлі мов, я не зій, не зійду, доки люди не стану, триматиму варту. Не вільно мені тролець виглядати під нашим човном. Хремгерт мовила, Хельгі збуди, Хремгерт сплати, бо вбити дозволив ти хаті. Нічку одну, хай вона з ладаром спить, втрату свою відшкодує. Атле мовив, лодіном зветься єдиний твій суджений, ти людям бредка, живе на толеї, турс хортовидний, мешканець слави паскудний, ліпше тобі чоловік. Хримгард мовила, жінка для Хельгі Жадана, що верхи фьорд оглядали минулої ночі. Златосяна діва мене пересилить, на землю ступила, човни захищала, вона лиш одна мені не дозволить знищити будлунгів люд. Атлюмов, слухай но ну, крім герд, тобі відшкодую, коли скажеш князю, чи дух там один, човни захищав, чи їхали кілька. Хрімгерт мовила, тричі по дев'ять, там їхали дів, а спереду біла в шоломі, їх коні трусились, а там, де спинялись, роса глибокі долини і рад на високі ліси стікав з їхніх гриф, щоб людям прийшов урожай, було мені гидко та зріти. Атлі мовив на схід подивись нині Хрімгерд, чи тебе не загрожує Хельгі знак, знаками смерті? На суші на морі захищені ловдунгів лодій і сіклінгів так само. День вже Хримгерд затримав тебе, атлі до гибелі, пам'ятним знаком у фьорді, людям на сміх стоятимеш ти скам'яніла. Хельгі Конунг був перевеликим героєм. Він прибув до Ельмі Конунги, просив руки його дочки Свави. Хельгі і Свава обмінялися обітницями, сильно кохали одне одного. Слава лишилася у домі свого батька, а Хельгу вирушив на війну. Слава, як і раніше, була Валькірією. Хедін був удома зі своїм батьком Хьорвардом Конгом. У Норвегії. У передень Йоля Хедін їхав сам один через лів і зустрів тролицю. Вона їхала на вовку, а замість водил тримала змій. Вона попросила Хедіна супроводжувати її. Ні, відказав той. Вона ж мовила, за це ти поплатишся за чаркою обітниць. Під вечір стали виголошувати обітниці, привели святкового кабана, люди клали на нього руку і виголошували клятви за чаркою. земних нам не повернуть, несе увись мене дракар, огнений птах, твої уста дарують морок ночі, несе прокляття, усмішка твоя. Та як прекрасно сяють твої очі я твій, бери мене, Валькіріє моя. смерть це перемога, у серці Бог, а в пісні ти і я, а знаю, я закінчиться моя земна дорога, і ти прийдеш, Валькіріє моя. ясно сяють твої очі, я твій. Себеславу, доньку Елімі Конунга, коханого брата Хельгі. Він дуже збентежився, пішов на південь і зустрів свого брата Хельгі. Хельгі мовив: Привіт тобі, Хеден! Як можеш повідати, що чути нового у землях норвезьких, чом ти королевич полишив свій край, чому одного тебе зустрів, Хеден мовив. Не сам королевич полишив свій край, Скверна велика печаль от мене, взято обрав як онунга чада, твою наречену за чаркою клятви. Хельги, мов, ти не карайся, можу згодитися хелю на слово хмільниним обом. Кликав мене вийти на берег, через три ночі має прибути, мало надії мені повернутися, тож слово твоє добре принесе, коли так судилося. Хедін мов, мов ти Хельгі, що заслуговує Хедін від тебе добра і великих дарів. Ліпше мені скривавити меч, ніж мир дарував твоїм дорога, твоїм до ворогам. Так мов Хельгі, бо свою загибель. І гадав, що це його фюльгі наповнили Хедіна, щоб той зустрів жінку верхи на вовку. Альвом звався Конунг, син Хродмара, що вигородив поле бою горіховим гіллям чекаючи на Хельгі на Сігар з Валерії через три ночі. Тоді Хельгі мовив. Їхала в сутіньках жінка на вовку, просила його супровод. Знала вона, що вражений буде син Сігарлін на Сігар з Валерії. Тоді відбула запекла битва, і Хельгі отримав смертельну рану. Послав тоді Хельгі Сігара їхати до Еліні Конга, доньки єдиної. Проси наречених хутко збиратися, хоч живим князя знайти. Сігар мовив, мав мені Хельгі до тебе послати. Сваво з тобою вести розмову. Тебе хутко князь бачити хоче, поки ще дихає високородне. Свава мовила, що трафила Хельгі, Хірварда сина, горе важке спіткало мене. Чи меч його вразив, чи море поглинуло, мушу я людям за нього помститись. Сігар мовив, е, рухнув на ранок у Ферікастейна Будлунг що був краще під сонцем. Альф перемогу буде пишатися, хоч даремно, і він отримав. Хельгі мовив: Привіт тобі, слава духом смутна. Стане останній ця наша зустріч. Будлунга рани, кров'ю стікає, лезе мені пройшло коло серця. Прошу тобі слава, не плач наречене, волю остання слухай мою. Хедіну ти, ложе столи, воїна юного ти покохає. Свава мовила, мовила я в домі батьків, коли мені Хельгі персня обрав, що коли втрача свого князя воїни знана мене не обійме. Хелін мовив. Цілуй мене славу, бо я не вернуся ані до Рогахейма, ані до е, Рьодуль Свіялю, доки я не помчуся Херварда синові за конга, бившого під соцом на кращим. Хельгія Слава, яка, як розповідають, народилася знову. Перша пісня про Хельгі вбивцю Хундінга. Тут починається сказання про Хельгі, вбивцю Хундінга і Хьотброда. Пісня про вальсунгів. За давніх давен горлали адлери падали води в орах небесних. Хельгі тоді, сильного духом, Бархільд родила там у Бралунді. Ніч була в хаті Норни. З'явились, щоб шляхетному долю назвати, князю судили славним зробитись. І серед канунгів кращим прозватись. Пряли з пересердя вони долю пряжу, аж у бралунді стіни здригались. Нитку вони звели золоту до місяця зали і прив'язали. На схід і на захід кінці розвели, канунгу землі у владу відміряли. Нері сестра кинула нитку. Шляхом північним судила йому ті землі тримати. Одне було горе в Ільвіна сина, і у жінкію, що радість родила, крук мовив круку, голодний сидів. Серед гілля, звістку я знаю. Стоїть у броні Зігмунда Сен, вік йому день, і день його нині настав. Гострі очі в того героя, друг він, вовкулакам, буде нам свято. Визнали люди гідного князя, казали, прийшло добро до народу. З війни повернувся мудрий володар. юному князю часник дарував. Дав Хельгі ім'я він і Хрінг Стадір, Сольфьоль, Снефьоль і Сігар Сволір, Хрінг Стот Хатун і Хімінванг, що із змія крові дав брату брату Сінфьотлі. Так він зростав. Друзям на радість, берез шляхетний, радості світло, витязем золото князь дарував, казни не жалів кров'ю кропленої. Скоро звели він війну розпочати. Мав тоді князь. Зим лиш 15, коли він вбив Хундінгава моцного, що правив широко краями людьми. Тоді зажадали від родича Зігмунда, багатства і перснів, Хундінга діти, змисли родичі, князю розплату, помсту велику батька убивці. Конунг не дав жадного викупу, рідня не отримала плати за мертвого. Мови він буде буря велика, сірих списів і Одина гніву рушила рать на східку кумачів, що мала відбутись на Логафіолі. З них Фродемер. У ворожнечі відрі рапси берегом бігли, пожадні до трупів. Сильний сидів під вірлиною брилею, по тому як вбив Альва і Ейольфа. Хьорварда і Хаварда, Хундінга Чет, він те вчинив з родом усім міміра з Аж світло спалахнуло на логафйолі блискавки сели. Тоді бачить конунг їдуджинки в шаловах високих із Хімінвангу, броні на неї кров'ю залиті. Їхні списи проміння пускали. Рано спитав у вовчому лігві коном чи згодні вершниці Діси, південні до південні додому, з героями їхати нині вночі. Уділи тятиви, з коня, з коня дочка Хегні схилилась, а битва вщухла. І мов, і мовило, нині гадаю, є інші турботи, ніж з персне давцем пити хмельне. Має мій батько доньку свою віддати суворому гранмара синові. Кажу я о Хельгі, тобі про хьот брода, конуга злова, котячого виродка. Прийде той князь нині вночі. Взяти додому Хегні, доньку, якщо ти йому поле бити не вкажеш, чи діву у конунга не відбереш. Хельгі мовив. Більше не бійся, ти і сунга вбивці, мечі задзвенять, як буду живий. Слав тоді звідти всевладний гінців, землею водами скликати полки, мав у достатку сява морського для воїв охочих та їхніх синів. Хельгі мовив, велить моревплавцям човни годувати. Брандей полишити, будьте готові. Там же володар чекав на покликану багатосотену рать з Хенди Нусею. І від берегів мису Стефан Снес, що вони орушили золотом в брані. Хельгі і Хьорлейфа тоді запитав, чи ти вже помітив князя Паскудного? Юний же конунг слово промовив що зібрана безліч на треноейри човнів довжелезних, воїнів повних, що з Ірвасунду туди вирушали, сотен 12 воїнів вірних, та є у хатуні більше удвічі ратників Колонга, Хай буде битва. Прибрав тоді вождь на носі шатро, люди його прикидатися стали. Воїни бачать, день вже зайнявся. Ратники вправно ставлять вітрила, вишиті гарно у Варінсфьорді. Весла репіли, залізо дзвеніло, щит бився о щит, веслували, бо вікінги, рушили хутка, воїнів повні, князя човни геть від землі. Чути було, коли розбивались посестри Кольги об кілі довгі, ніби у скелі бився прибій. Велів тоді Хельгі підняти вітрила, падали хвилі на мореплавців, бо зловорожі егера доньки, море конів потопити бажали. Над мореплавцями Зігурн сама захист тримала на всьому шляху. Тож не потрапив ран до руки хвиль олень конунга при Гніпалунді. А попід вечір на Унавагару гарно прикрашені лоді війшли, дивилась на них з зі Сварянськаугу духом смутне військо могутне. Високородний Гудмун спитав, хто й той землевладар, що війська привів чиє ополчення рушить до берегу. Сіньфіотлі мовив, на щоглу підняв, щита він червоного з краєм золотим хвиль вартовий. Міг відказати конунгу він словом разючим. Скажеш під вечір, свині зібравши і суком своїм їдло наливши, що Ельвінгів бачив зі сходу прийдешніх, пожадних до битви від Гніпалунду, Буде там Хьотброд, серед човні хегі знайде князя, що грибував битв уникав того, що часто орлів годував, доки ти вдома рабинь цілував. Гудмун мовив, княже не чув ти прадавніх переказів, вітаєш героїв словами добрими. Ти пожирав наїдки вовчі, власного брата, відомий убивця. Вчасно смоктав рани в тілах, серед каміння ти позував. Сіньфіот мовив. Мольфаркою був ти на варінеї, брехливою жінкою вбраною в брехні. Казав ти, ніхто не жадав на тобі, змужив броненосних, окрім сіньфіотлі. З кесою був ти, валькірою дикою, гнів на тобі самого. Даж Бога будуть ейн Хері, битися люта, бабо, злодумна, всі через тебе. Ти дев'ятьом вовків породив на мисі Саго, я був їхнім батьком. Гудмунд мовив, батьком не був ти фенерір, фенеріро вовкам, з усіх задавнілий, кого я згадаю. Тебе ж холостили на Гніпалунді, Турсів жінки на мисі Торнснес пасингом був. Сігеровим ти вовчим пісням ти підвивав, лежачи в лісі попід хатами. Горе дістав ти пригоршню повну, брата свого груди скривавши. Слава зажив ти справою злою. Сінфіотлі мовив, був ти на жін... жінкою грані, з вусткою золотою готову до чвалу. Чимало тобі довелося херлявому нести мене всі, всі далі схилами пагорбів. Гумонт мовив, колосом був тоді ти, безрадісним був, коли ти доїв гульні ракіс. Іншого разу велет Кімди був ти донькою в сукні подертій, волієш лі далі казати. Сінфіот мовив, я почастую на прикастені круків голодних з тервом твоїм, потому як ти, суки і свині, дзвониш докупи, щоб харч дати, тролі з тобою. Хельгі мовив, краще сім фіотлі ми почнемо битву велику на радість адлерам, аніж словам кидати порожні, хоч персне... перснелами сваритись готові. Не схоже на гідних гран мародіти, хоча брехати не варта героям. Вони довели при Моєнсхемі дух свій міцний і уборні мечів. Двоє героїв поїхали геть, Свіпот і Свігйот аж до Сольгейму, долами вогкими, темними схилами тряслося море мори відходу могутнього. Князі зустріли вони коло міста, казали суворе вож на підході. З надвору став Хьотброд, шоломо володар, вершників настрій своїх він помітив. Чом затожили хвінлонги нині? Гудмун мовив Рушать сюди, моц... сюди, моцні човни, олені, колеса з довгими ремі, щитами великими рівними веслами, то витязі моря, радісні ільвінги. Сходь на берег 15 полків, у согні ж лишилося цілих 7 тисяч кинули якір при Гніполунді, лані прибою. Всі чорно-сині вбрані у злата, сила селена, люди зібралась. Не зволікатиме Хельгі тепер з тингом мечів. Хьодброд мовив, хай. Огри скачуть на дотингу Великого, а спор Вікнір до Спані Схейду, Мьольнір і Мюльнір до Мюрквіду їдуть. Хай всякий муж спокій полишить, чий пломень смерті годний разити. Хегні покличте і хрінга синів, Атлі та Інгві, Альва Старова. Готові вони битву почати. Вальсунгам буде опір достойний. Стрілися вони, битва була там. Мечі сполахнули при Фрекастені. Завжди був Хельгі. Хундінга вбився в перших рядах де борнята чилася, ласи до битви, втечі не відав, мав князь міцний духу горіх. З неба зійшли, діви в шоломах, князю на поміч, зброя зіщала, мовила зігрун, крилата вителька. Кінь мольфарки, Хугіна харч. Слава тобі, радуйся, княже, Інгві нащадок і многоліта адже здолав безстрашного ти вепра, що вразив страшного для всіх. Конунг тобі належить однаково. Персні червоні і діва шляхетна. Слався ти конунг. Тобі володіти хегні донькою і хрінг стадіро, стадіром, силою і землями. Битву завершена, шлюз. Друга пісня про Хейгі вбивцю Хондінга. Про Вальсунгів. Сігмунд Конунг Вальсунг одружився на Борхільд із Бралунду. Вони нарекли сина свого Хельгі на честь Хельгі, сина Хьорварда. Виховує його Хагаль. Вікінгам звався могутній конунг. Він правив у Хундланді. Він був великим завойовником і мав багатьох синів, яких брав у виправи. Не але люта ворожнеча була між конунгами Хундінгом і Сігмундом. Кожен вбивав родичів іншого. Зігмунд Конунг і його родичі звалися Вальсунгами і Ільвінгами. Хельгі вирушив до, до двору Хундінга, Конунга, щоб усе там потай вивідати. Хемінг, син Кунінга, був удома. Коли Хельгі туди дістався, то зустрів хлопця пастуха і мов йому. Хемінгу мов ти, що віде Хельгі, хто у броні вразив героя. Тож сірий вовкулак уже господі, як Хамаля знає його Кундінг Канунг. Хамаль було ім'я сина Хагаля. Хундінг Конунг послав людей до Хагаля знайти. Хельгі, тож Хельгі не мав іншого способу врятуватися, крім як перебратися на служницю піти до млина. Переслідувачі його не знайшли, тоді, мов блін, зловорожий. Очі палають у хагаля хлопки, певно стоїть за жорною муж. Каміння репить, коло тріщать. присус суворий випав герою. Вождь мусить нині молоти ячмінь. Звикла скоріше тримати рука та руків'я меча, ніж молотіла. Гагаль відгукнувся. Мало дивує гамір гучний, коли королівна крутить жерно. Вона мандрувала над хмарами в небі, була з хоробра, подібно до вікінгів, доки її Хейгі не визволив. Вона є сестрою Зігара і Хейні, тому має люті ільвінгів очі. Згодом Хейгі повернувся на свій корабель. Він уразив на смерть Хундінга, Колунга і став зватися Хельгі вбився Хундінга. Він зупинився своїм військом у Бруновагарі. Там на березі вони різали худобу, їли сире м'ясо. Хегні звався один конунг, його донькою була Зігурн. Вона була Валькірією, їздила небом і водою. Вона була природженням слави. Зігрун під'їхала до корабеля Хегі і мовила, чи це човни пристало до берегу. Де твій звітяж судімося, чи Чого ти чекаєш? О, Бурновагарі! Куди ти шукаєш далі дорогу? Хельгі мовив. Хамаля лоді пристали до берегу. Дімі лишився на острові Хлесей. Вітро чекає в Бруновагарі, на схід шукає далі дороги. Зігрон мовила. Де ти героя битву будив? Де годував ти птахів сестер Гуннара? Де ти броню свою кров'ю кропив? Чому ти в шоломі єси сире м'ясо? мовив далі за всіх, Ільвінгородич рушив на захід, ніж ти уявляєш. Ведмедів здобув я у Брагалунді. Вір... Адлера вгодував досита лезом. сказав, сказано нині, діва, чому кроп'ю кроплені в нас обладунки, чому наше м'ясо Смажено мало. Зігрун мовила, пробиту ти мовив, де випала Хельгі Хундінга, конунга вразити на смерть. В борні бурхливі помста звершилась, кров струменіла перебоєм на лезах. Хельгі мовив, звідки ти знаєш, мудре діво, що звершена помсту за родичів наших, є тут чимало геройських синів, яким кортить викоротити наш рід. Зігрунмовола була поблизу від воєводи. Вчора вранці князь загинув. Метким я назву Зігмунта сина, що в піснях смертельник сутички славить. Я тебе бачив ландовому стругу, там ти зробив кривавими штевні, і в холодні хвилі там грали. Ховати, ховатись волі, шляхетний від мене, та хегні донька Хельгі впізнала. Ранмаров звався могутній конунг, що жив на Сварінсхаугу. Він мав багато синів. Один звався Хьодброд, інший Гудмунд, третій Старкад. Хьодброд був на зібранні конунгів. Він зажадав узяти собі за дружиною Зігрун, дочку Хегні. Коли вона про це почула, то вирушила з Валькірієм небом і водою шукати Хельгія. Кегі тоді був на Логафьолі, бився з Хундіновими синами. Там він вбив Альва і Ейольфа, Хьорварда і Херварда був вистажений битвою і сів під орлиною брилою. Там його знайшла зігрун. Підбігла до нього, обійняла за шию, цілувала його і прохала допомогти, як про це сказано у давній пісні про Вальсунгів. Зігрун зустріла славного князя. За руку Хельгі взяла нетерплячі, цілунки слова дарувала вустами, конунгу в шоломі, і він вподобав. Собі вона покохана дозволила серцем усім лише сина Зігмунда. Сігрун мовила. Мене обіцяли за Хьотброда видати, та іншого воїна зріли зріти волію, Тож я боюся родичів гніву, бо мого батька я задом зламала. Хегні донька вірила душу, Хельгі єдиному в тому зізналася. Хельгі мовив, нині не бійся гніву ти Хегні, ні злої волі родичів інших. Ти стала дівчино, моїм життям роду твого я не боюся. Тоді Хельгі зібрав велике морське війська і вирушив на Фрікастейн і потрапив у жахливу бурю. Блискавки палахкотіли в небі та вражали човни. Тут люди побачили, як небом їдуть дев'ять валькірій, і з ними Сігрун. Шторм утишився, люди дістали з суходолу неушкоджені. Ранмарові сини побачили з якоїсь гори. Кораблі під вітрилами коло берегів. Гудмун скочив на коня і поїхав на мис у бухті, щоб усе розвідати там вальсунги вже згортали вітрила. Тоді Гудмунд Гран Марсон мовив, хто з щитоносців очолив човни, ласих до битви пустив уперед. Миру чекати марний від воїв, тіні криваві кидають вікінги. Сін, Сінфьотлі мовив, тут може Хьотброд Хельгі впізнати човнів очільника першого в битвах. Статки достав він від родичів ваших, фьорсунгів спадок він захопив. Гудмунд мовив, маємо спершу на Фрікастені миру шукати в присуді битви. Час уже, отброди, гору нам взяти, далі не можна шкоду терпіти. Сінфьотлі мовив, спершу ти, Гудмунде, випаси кіс на схилі гори, по скелям полазь, в руку візьми горіхову гілку. Це тобі ближче за присуд прибою. Хельгі мовив, ліпше, сінфьотлі тобі розпочату битву велику. орлів годувати, аніж безпечно рити словами, хоч воїни мають ненависті вдосталь, не звоє достойними ранмара родичів, хоч і брехні не варті герої, бо довели вони при Моїн схемі, що має духу мечами разити, воїни ці явили відвагу. Гудмунд поїхав додому зі звісткою про чужде військо. Тоді гранмарсони і собі стали скликати раті. Прибуло до них чимало конунгів, був там і Хегні, батько Сігрун і сини його брагі і Дек. Відбулася велика битва, і погинули всі гранмарові сини з усіма їхніми вождями, крім Дага, сина Хегні який здався і присягнув на вірність Вольсону. Зігрун пішла на поле бою і знайшла Хідброда, який умирав. Вона мовила, не буду тобі зігрун з Севафьоллю. Хьотброда конунг тримати в обіймах, часто мерців мають за харч, люти чи сири, поле полеглі в бою, ранмара діти. Тоді вона знайшла Хельгі, дуже зраділа. Він мовив Тобі не в усьому випало щастя в дечому норни скарот мають владу, вражені вранці при фрикастені, брахі та хегні, я став їх вбивцей. А на Стюрклейфі вмер старкат конунг, а на Кльобьоргу сини Хролауга. Там зрів я диво люто жахливо, билося тіло без голови. В землю лягли майже усі родичі Зігрун, прийняли смерть. Ти не хотіла битви, та сварка була через тебе, воїнів гибель. Тоді Зігрун загорювала, Хельгі мовив нині ти, Зігрун, духом не падає. Була ти нам Хільдею, то не змінити, що скоєна Скольдунгом. Зігрун мовила, життя б я обрала загиблим вернути і укритись у тебе в обіймах. Хельгі взяв Зігрун за дружину і мав з неї синів. Старості ж Хельгі не звідав, так Хегнарсон приніс Одіну криваву жертву, щоб звершити помсту за батька. Одін послав йому свого списа. Дак знайшов Хельгу у місті, що звалося Фьотор Лунд. Він зачаївся і вразив Хельгі списом. Тоді Хельгі впав мертвий, а Дак поїхав на Севафьоль і розповів Зігрун, що сталося. Не хотів би я сестра про горе казати, та змушені родички печалі примножити. Вранці загинув під Фьотер Лундом, конунг, що був кращим на світі, той, що героїв був годен тримати. Зігрун мовила, хай тебе всі вразять присяги, ті, що ти Хельгі дав у минулому, клявся ти світлими лівтароводами і вока холодним каменем хвиль. Хай корабель під тобою не зрушить, хоч би і вітер мав ти попутний. Хай! Кремхільда під тобою не їде, хоч вороги по тебе би їхали. Хай би твій меч не рубав би у битві, хіба що твою він голову вразить, була б тобі помста за Хельгі загибель, як став би ти вовкулаком у хащах дремучих, скарби позбавлений і радощів будь-яких, іншого харчу не мав би, крім трупів. Даг мовив. Сказилась ти, сестра, безумною стала. Якщо свого брата так проклинаєш з одіна волі, всі негаразди, бо між героїв злі руни творів він. Тебе просить брат взяти персні червоні, весь вандельсве і вікдалір. Хай пів країни викупом стане, жоні персненосній і дітям твоїм. Зігрон мовила, желаю щасливо на Сівафьолі ти та вранці чи ввечері жилає безрадісно, хіба військо княже вся він облизиться, рушить під конгом Вікблер його, златом оббитий зустріла б я князя. Такого міг Хельгі жаху нагнати, що всі вороги його і родичі їхні, мов би від вовкулака, вівцями бігли, козами в гори гнали налякане. Схожий був Хельгі з поміж героїв, на ясен постав невисокий на тернемі чи на оленя росою Кропленова, що височіє над звіриною і сам рогами до самих небес. На честь Хельгі було насипано курган, а Хельгі потрапив до Вальхали, і Один запросив його правити усім разом з ним. Хельгі мовив: мусиш ти хундінгу кожній людині ноги е, помити і багаття розвести, собак прив'язати, коням дати харчу, тільки тоді підеш спочивати. Служниця Зігрон йшла ввечері коло кургана Хельгі і побачила, як Хельгі йде туди з батьма людьми. Служниця мовила, що за оманення я бачу, чи настав рагнарьок, ідуть мерці. Ограм своїм острогів дають, чи то герої додому вертають. Хергі мовив то не оману нині ти бачиш, ані загибель древнього світу. Хоч ми коням острогів даємо, додому герої ся не вертають. Служниця прийшла додому і мовила до Сігрун. Зігрун, облиш ти Севафьоль, коли свого князя хочеш зустріти, зійди на курган Хельгі прийшов, зять на ньому рани криваві. Тебе він просив струмін смертельний йому втамувати. Зігрун пішла на курган до Хельгі і мовила. Нині зраділа я зустрічі нашій, ніби голодні одіна яструби, як мертве не знаходить теплою плоть чи зрощеною росами бачить світанок спершу волію поцілувати, як конунга мертвого, а ти закривавлений панцир зніми, волосся твоє Хельгі, наморозь крила, всюди на князі, смерті роса, руки холодні і уродича Хегні, як має тебе, я герою зціліти. Хельгі мовив, з волі твоєї, зігрунзи сівафьоллю, Хельгі, залітий росою печалі, плачеш ти нині, златом прикрашена, гіркими сльозами моя сонце сяйна. з півдня прийдешня завжди перед сном. Падає кожна кривава крапліна, князю на груді, холодна камінна, тисна на мене. Вип'ємо добре, славного зілля, хоч втратили нині добра і землі. Хай жаден муж тужливих пісень більше не співає. Хоч би і побачив рани мої, нині дружина вийшла до кургану, діва шляхетна поруч зі мною. Сігрун приготувала постіль у кургані. Ось тобі Хельгі ложа готова. Горя позбавлена, Ільвінгачада, жадає спокою в княжих обіймах, так мов була б я з героєм живим. Хельгі мов, нині скажу я, нема неможливо рано чи пізно у Севафьолі, щоб ти на руках мене неживого, спочила в кургані, хегні донька, жінка жива, народжена конгом. Пора мені їхати шляхом червоним, путтю птахів на блідному коні. Поїду на захід мостом вітра шолому, перш ніж Сальгонфнір переможців пробудить. Тоді Хельгі поїхав зі своїми людьми, а жінки повернулись додому. Іншого вечора зігрун послала служницю на курган сторожити. Коли засутеніла, зігрун сама прийшла туди і мовила. З'явився би нині, як їхати думав. Зігмунд та син з Одіна Азалів марно чекає на любого князя, бо вже і орли на ясень сідають. І люди рушають на тинк сновидінь. Служниця мовила, більше сидити не ходи, діва шляхетна до хати ти мерця. Більше емоцій завжди вночі в усіх мертвих діво, аніж при денному світлі. Життя Сігрун коротилось через печаль і горе. Колись вірили, що люди народжуються знову, але тепер це називають бабаними байками. Хельгі і Зігрунв вважалось народженими вдруге. Його тепер звали Хельгі Хадін Хадін К'яскатя і Кара, донька Хальфдана, як про це сказано в пісні про Кару. І вона була Валькірією. Шлюс. Про смерть Сінфьотлі. Зігмунд син Вольсунга був конгом. Фрак Ланду. Сінфіатлі був одним його сином, іншим Хельгі, а третім Хамунд. Борхельджу жона Зімонда мала брата, якого звали Сінфіатлі, пасеники та обоє посватились до однієї жінки, тож Сінфіатлі його вбив. Коли він повернувся додому, Борхельд попросила його забрати, забиратися геть. Та Зігмунд дав їй викуп, і вона відступилася. На тризні Борхільд подавала він пиво. Вона зготувала сильну отруту ну, наповна рік і дала сінфятлі. Той глянув у рік, побачив, що там отрути, мов до Зігмунда. Каламут напитва родичу. Зігмунд узяв рік та й перекинув. Казали, що він був аж такий міцний, що міг споживати отрути, яка не шкодила йому ані зсередини, ані ззовні. А всі осени були неушкоджені для отрути лише ззовні. Борхель піднесла іншого рога Сіньхьотлі. Просила випити, і знову відбулося те саме. Тож третій разу дає вона йому рік і погрожує його насварити, якщо він не вип'є. Він же знову звертається з тими ж словами до Зігмунта і каже: Змочи вуса, сину. Сінфіотлю випав і зробився мертвим. Зігмун взяв його на руки і довго ніс, аж поки не прибув до одного вузького довго, довго фьорду, стояв човен і один чоловік при ньому. Він запросив Зігмунта переправитися через фьорд. Коли Зігмунд заніс тіло на борт, човен просів, старий що Зігмундові варто рушати у глиб фьорду. Тоді скочив на борт і тої ж мить щез. Зігмунд Конг довго жив у Данії, у країні Борхіль, де він її, її знайшов. Тоді Зігмунд вирушив на південь до Фракланду, до своїх володінь. Та він взяв за дружину Хьордіс, доньку Ей... Ейлімі Конунга. Їхнім сином був Зігурд. Зігмунд Конунг загинув у битві з синами Хундінга, а Хьордіс вийшла за Альва, сина Хьяльпрека Конунга. Там Зігурд і зростав. Зігмунд і всі сини його далеко випереджали інших людей за міцю, зростом, силодуху та всіма даруваннями. Зіур же перевершив їх усіх, його названо в давніх сказаннях не першим серед людей і найвеличнішим конгом. Шлюз. Пророцтво Гріпіра. Пісня про Зігорда вбивцю Фафніра Перша. Гріпіром звали Елімі брата Хьордіс. Він правив країну і був мудрішим і далекогледнішим від усіх людей. Зіорд їхав сам один і прибув до чертогів Гріпіра. Його помітили. Він знайшов чоловіка на ганку чертогу, якого звали Гейтір. Тоді Зігорд звернувся до нього. Хто тут живе, чия то твердиня? людоволитель яке носить імення. Э, Тір мовив, ріперам звуть великого мужа, що на землі править тутешній. Зіорд мудрий владетель, нині чи вдома, чи вийде до мене князь на розмову. Слів потребує муж малознаний, воліє мудрого бачити гріпера. Гейтір мовив, добре наш конунг спитає у Гейтіра, що ти за муж шукає з ним бесіда. Зіорд Вовев. Зіордом зовуся, народжений Зімундом. Ах, Йордіс, то є матір героя. Тоді пішов гейтір до гріпіра і мовив. Прибув чоловік, чекає назовні. Гарний він вбраний, шляхетний на позір. Бажаю він, княже з тобою зустрітись вище з чертогу поставний володар і до героя гречно звернувся. Запрошую, Зігорде, ждав тебе здавна, а ти візьми гейтіре грані на стеню. Промови повчальні і бесіди довгі тоді завели героя на зустрічі з мовив. Скажи, коли знаєш, матері брате, як у Зігорда життя обернеться, ріпер мовив. Будеш ти мужем кращим під сонцем і насла винішим з героїв народжених, щедрим на злато, скупим на втечу, шляхетним на позір і справним в промовах. Зігорд мовив, скажи, певний княже, справимо слово, Зігорду мудрий, якщо передбачив, що спершу трапить мені у дорозі, що не поїду геть з твого двору. Хріпір мовив спершу до княже за батька помстишся, та ще за Елімі прикру загибель. Будеш суворих ти, Хундінга, чад, разити насмерть, перемогу здобудеш. Зігурд мовив, скажи благородний, родичу мій, в розумній розмові мудрі слова. Чи бачиш ти Зіорда подвиг найбільший, славне діяння під небо наметом? Ріпір мовив, один ти побореш, змія вогненого, ліхто жаднюга на гнітахейді, ще ти обох мертвими зробиш Регіна і Фафнера, віщуєте Гріпір. Зігорд мовив. Багатство здобуду, якщо подолаю в битві хранителя, як каже мудрець, думка олень і далі що станеться згодом зі мною в житті. Ріпер мовив, ти віднайдеш фафніра сховок і забереш добра, прекрасні, злато складеш градя на спину. До гюки поїдеш вождь переможний. Зігор Двовив, маєш героїв в розумних речах, владцю звитяжний, більше сказати, юк я єсть і люду його, що станеться згодом зі мною в житті. Гріпер мовив, спить на горі, княжа донька, вбрана у бронь після хегі убивства. Ти розсічеш гостро лезем мечем розколиш броню загибелю Фафніра. Зігурд мовив. Розсічна бронь взяла жінка слово, що пробудилась, облишила сон. Що ж те, пане до Зігорда мовить, щось якого зробить герою? Ріпер мовив, вона тебе зробить знавцем таємниць, усіма смертними здав нашуканих. Кожної мови людського навчить тебе і життя лікувати в пошені ти житимеш конунг. Зігорд мовив, нині нарешті дістав знання. Шляхом із цього двору час їхати, думкою лень і далі скажи, що станеться згодом зі мною в житті. Ріпер мовив. Ти віднайдеш Хейміру хату і радість велику гостяк у Канунга. Вказано Зігурту все, що я бачив, питати не варто, Гріпіра далі. Зігурт мовив. Втіхи замало мені з таких слів. Бачиш ти далі, ніж кажеш владарю, знаєш ти більше про Зігурта горе, тож Гріпіра спраглимо все розкажи. Ріпер мов, переді мною лягло життя твоє в ясному світлі. Зору доступне, я не по праву звуся розумним, ані провидцем, бо більше не відаю. Зіорд мов, може, не знає на всій землі, хто бачив би далі майбутнє за ріпера. Не маєш ховати, хай навіть ганьбою судилось мені покрити себе. Ріпер мов, не буду ганьби тобі у житті, хто вам будь певен, шляхетний герою. Тому вознесеться над світом живих списа бурі. Прохач ім'я твоє дуже. Зігорд мовив. Кепська гадає, на тому було б Зігорду з князем так розпрощатись. Бачиш ти шлях мій, далі він проліг весь. Відкри, коли можеш, матері, брате. Ріпер мовив, тепер треба Зігорду прямо сказати, бо е, воїн мене до того примусив. Знаєш ти добре, що я не збрешу при твоєї смерті повім. Зігорд мовив, я не волів би князя гнівити, добрі поради гріпер дає. Нині волі правду дізнатись, хоч би і печально про Зігорда вчинки. Гріпір мовив, діва є в Хеймера гарна на вигляд. Носить вона Брюнхільд імення, донька то будлі, але славний конунг Хеймір виховує діву сувору. Зігорд мовив, що мені з того, що ту дівицю гарну на вигляд виховує Хеймір. Маєш ти, Гріпіре ясно казати, бо бачиш ти всі судьби людські. Гріпір мовив, вона відбере всі твої радощі, Діва прекрасна. Вихованка Хеймера, ні сну, ні спочинку тобі не судилось людей, ти обличиш і лиш угледівши. Зігорд мовив, як же до селення Зігору станеться? Повідай про те, Гріпір, як можеш, чи я за дівчину викуп сплачу за тую прекрасну княжу доньку. Гріпір мовив, всі ви дасте вірності клятвою, повно міцні, та мало їх здержите. Гостем ти Ґ'юкі станеш на ніч і вже не згадаєш годованку Хеймера. Зігорд мов, що це ти, Гріпір, пророчиш мені, ти бачиш непевність у серці героя, мушу я ту зрадити діву, що думаю, усі мої полонила. Ріпер мов, ти зрадиш героя заради іншого, розплатишся ти за волю Крімгільд. Ти свати, ти свататись будеш. До ясноволосої доньки, її, яка смерть принесе королю. чим певним. І Гудрун собі візьму за дружину. Гарна то жінка стане для князя. Якщо моя смерть мене не турбує, Ріпер мовив, ти від крімхільди, шкоди зазнаєш. Попросить вона тебе, Брюнхільд, здобути, гунаров в жону, готів, господарю, задом ти втілиш матері князя. Зігорд мовив, зробиться лихо, та мені ясно, в мандрах недолю наврочено зігорду, якщо я прекрасну діву дістану іншому в руку, яку так кохаю. Грій мов, будуть обоє клятви давати, Гунар і Хегні, і ти, княже, третій обличчям ви обміняєтесь в мандрах, Гунар і ти, гріпір не бреше. Зіордмов, як станеться це, як зможемо змінити вигляд і вдачу, впуть вирощаючи. Гатують омана, духи недолі, морок усюди. Скажи про це, Гріпер. Гріпер мовив, подоба, подобає ти гунара і вдачі не будеш. Мовиш свої знання збережеш, заручишся ти з відважною дівою, вихованкою Хеймера, того не уникнеш. Зігорд мовив кепсько виходить, бо скажуть погано. В сагах про зігорда люди на зустрічах, бо я не волію зман... зманити омани жінки героя, що я так шаную. Гріпір мовив Лежатимеш ти, герой звитяжний, з дівою тою, мов син коло матері. Тому вознесеться над світом живих людей повелитель, ім'я твоє дуже. Зіорд мов, як годною стану, дружина для гунера, Славніше зі смертних, скажи мені, Гріпере, хоч має три ночі та жінка зі мною спати любенько. Так не годиться. Ріпер мов на весільному перу випить обоє Зігорд і Гунар. У г'юкі чертогах зміниться вигляд, як рушити з дому, та розум свій кожен при собі залишить. Зігорд мовив, яка буде втіха після весілля з того родичене, скажи мені, Гріпере, чи гонору буде суждена радість відтоді, чи випаде щастя мені. Гріпер мовив. Згадаєш ти клятви, ти будеш мовчати, житимеш з гудрун у дробих добрих порадах, а Бренхільд заважить низьким тя заміжжя, задумає засіб за себе помститись. Зігорд мов, що стане за липу, викуп, який візьме жінка, що ми її хитрістю зробили дружиною. Отримала пана від мене присягу. Слово таємне, що я не дотримав, і радості мало. Гріпер мов, прямо вона гуна розкаже, що вельми погано. Ти слово тримаєш, а конунг шляхетний з усіх кого знає, її нащадок тобі, княже, вірить мов, що це ти гріпір проч мені? Будь правдиві для мене словаті. Чи збереш про мене, жінка достойна, і про мене, про себе саму. Скажи мерщій гріпіре. Гріпір мов, матиме гнів на тебе, воїтелька, не з доброї вдачі погибель замислить. Гоже ти жінці, зла не робив, хоч жінку для конунга хитрістю узяв. Зігорд мов. Чигунаре мудре скориться тиску, чи Гуторм і Хегні підуть його шляхом, чи гюки сини родича кров'ю, леза червонять, кажи нині Гріпера. Гріпір мовив, сповіє у гудрун морокам серця, брати стали твоїми вбивцями, слідом за радістю горе настало для мудрої жінки, правина то крім Хільди. Ти маєш, та маєш ти знати, герою звитяжний, що князь ударів за життя не забракне, не зможе ніхто з мужів на землі під сонця оселею з тобою зрівнятися Сігурде. Сігурд мов, знавцеві пошана, не здолати недолі. Нині ти гріпіра, ладна, просьбу мою вдовольнив. Більше добра проріг би ти нині мені у житті, якби тільки міг промови Регіна. Пісня про Зігурда, вбивцю Фафніра II. Зіорд пішов на стайню Хяльпрека і вибрав собі лошицю, ім'я якій була Кримхільда. Тоді до Хяльпрека прийшов Регін, син Хредмара. Він був розумнішим від всіх людей і карлік на зріст. Він був мудрий зловісний знався на Мольфі. Регін виховував з багато чого. Навчив і сильно любив його. Він розповів Зірдові про своїх пращурів родичів. Якось Одін, Хенір і Локі прийшли до водоспаду Андварі. Там було багато риби. Одного дверга звали Андварі. Він плавав там у воді, у подобі щуки, та ловив рибу собі на обід. Мій брат звався Отр, мов Регін. Він часто рибалив у подобі видри. І якось він піймав лосося, сів на березі і ласував ним, замружившись. Локи пожбурив у нього каменем і вбив аси заважили те за великий здобуток і зняли з видри шкіру. Тож ввечері вони навідали Хрейдмара і показали йому свою здобич. Тоді ми схопили їх і примусили відкупитися, набивши повністю шкіру видри золотом, а зовні вкрити її вкрили, вкрили її червоним золотом. Тоді вони послали локі шукати золота, він пішов до ран, узяв її тенета і рушив до водограю Андварі. Там він поставив верші і туди потрапила щука. Тоді мов волокі, що то за риба плавала в водах, біди не уникла. Голівку свою спробуйте геть, відтягти з хель, знайдите май мені полум'я вот, щука мовила. Андварія зовуся, Оїн мій батько. Чимало я мушу тут плавати. Норна злощасна мені так зробила, що має жити в воді. Локі мовив. Скажи на Андварі, коли хочеш жити з людьми у чертогах, розплата яка смертних синам, що словом січуть. Андварі мовив. Розплата така смертних синав. В адгельмірях чекає недобрі слова, і кожна брехня їх наслідки матиме довгі. Локі побачив все золото, що Ондварі мав, і коли він його забирав, то одного перс перстенника взяв собі, дверг же увійшов до камені і мовив Мається злата густа майно, двом братам смерть заподіяти. Зубить вісьмох ще героїв, майна мого не дістане ніхто. Ася повернулася до хредмара, натоптала шкуру видри золотом і поклала до його нік. Тоді Аси мали вкрити шкуру золотом згори, щоб її не було видно. Коли це зробили, хредмар пішов перевірити, побачив, що одна шерстінка не вкрита. Тоді взяв Одін Одін сегнета Андварі і закрив ту шерстінку. Локі мовив золото нині тобі прибуло, отримав ти плату велику за голову наші, синам же твоїм це щастя не зробить, станеться смерть через те багатство. Хредмар мовив. Дарив ти дарунок, дарив ти без дружби, дарив без пошани. Життя ви свої раніше би втрим втратили, якби я про це здогадався. Локі мовив. Єрше за те буде гаде, родичів борня смертельне, ненароджених воїв, знає, напевно, згубить ненависть. Хредмар мовив, злата червона, гадаю я, буде моє, поки житиму. Погрози твої мене не лякають, вези їх додому собі. Фафнір і Регін зажидали від Хередмара, щоб той розділив з ними плату за вбивство їхнього брата Отра. Той відмовив, тож Фафнір почастував мечем Хередмара, батька свого, коли той спав. Хередмар покликав доньок. Люнгхейт і Лофнхейт спливає життя моє велика нужда моя. Люнгхейт мовила, батько загинув, та скоро сестра помститься братам. Хрейдмар мовив Сплоди, хоч доньку з вовчою вдачею, як сина не матимеш, ти від героя. Дай, муже, доньці з потреби великої, тоді їх син за мене помститься. Тоді помер Хрейдмар, а Фафнір узяв його золото. Регін попросив своєї долі, Фафнір же відмовив. Тоді Регін став радитися з Люнгхейт, сестрою своєю, як йому отримати батьків, батьків спадок. Вона мовила, з братом розмову, розмову маєш почати щиро і приязно. Не матимеш спадку, почавши мечем з Фафніром бесіду. Все це Регін розповів, розповів Сігурдові. Одного дня Зігурд прийшов додому до Регіна, коли ти був у доброму гуморі. Регін мовив прибув сміливий та син, скорий в промовах до зали моєї, має відвагу мужів давнини і битви чекає від вовкулака голодного. Я буду плекати звитяжного князя. Нині прибув до нас Інгве родич. Він стане відомим героєм під сонцем, сягнуть всіх земель його долі тенета. Сігар зостався за Регіном і той розповів йому, що Фафнір лежить на гнітахейді у подобі Змія та має жахливий шолом, що лякає кожного, хто на нього гляне. Регін зробив Сігурдові меча, що нарекли рамом. Він був такий гострий, що його можна було занурити у ран і пустити за течою шмат вовни, який меч розрізав легко, наче саму воду. Тим мечем Зігурд розрубав ковадло Регіна. Після цього Регін став намовляти Зігурда битися з Фафніром. Той відповів. Ото зарегочить Хундінга Чада, ті самі, що Елімі здавна вбили, коли я зволію радше шукати каблучки червоні, ніж мстити за батька. Х'яль преконунг дав Сіордові кораблів і людей, щоб то, той завершив свою помсту. Вони потрапили у велику негоду і йшли проти вітру коло якогось гірського мису. Чоловік, що стояв на горі, мовив до них. Чиє це чвалай, ревілля огири, скачуть по морю, по хвилях високих, Ветро! логрівачі піною вкриті, дереші в моря, вітер не спинить. Регін мов рушив до Зіорд на море деревах, нас вітер несе до нашої смерті. Високі вали б'ють у борти, тонуть хвиль скакуни, а хто нас питає? Чоловік мовив. Хнікаром звався, коли юний Вольсунг радував круків і битви давав звіть мені нині дідом на скелі, фенгем чи фьолі... фьольніром, поїхав би з вами. Вони підійшли до суші, старий зійшов на борт, і буря вщухла. Зігорд мов, скажи мені, хнікаре, все віддаєш ти, віддаєш ти про богів і людей. Якщо бути в битві, які то знамення щасливі для виру мечів. Хнікар мовив, прикмет є багато людям відомих, Щасливий для виру мечів. Добре фюрерові крука смолястого мати спутникам. Інших прикмета, коли ти виходиш з хати на шлях, як двох ти побачиш мужів при дорозі, спраглих до слави. Є ще й третє почути виття. вовкулака під ясенем. Щастя не буде, як першим побачив наближення Київ щолома. щолома людям не варто в бій вирушати проти заходу по сестрі місяця, той переможе у когось зір добрий, чи мечоносці шикуються клином. Удачі не буде, коли оступився на бій ідучи, чи діси недобрі, обабіч тя станет отримаєш рану. Умитий, причесаний, хай буде кожен, і ситий зрання, бо нам невідомо, де стрінемо вечір. Честь бережи від наруги. Зіорд мав велику битву з Люнгві Хундінгсоном і братами його. Там загинув Люнгві і три його брати. Після битви Регін мовив, криваво нині врізав орла гострим мечем. В спину Зігмунта вбивці шолома володар. Як ніхто він сміливий, він землю скривавив і радував круків. Зігурд повернувся до Хіальпрека, тоді Регін став намовляти Зігурда вбити Фафніра. Шлюз. Промови Фафніра. Зіорд і Регін піднялися на Гнітахейт і знайшли, і, заш... і зайшли, знайшли лігво Фафніра. Він сам уповз до водопою. Тоді Зігор зробив велику яму на його шляху і туди заліз. І коли Фафнір повз від свого золота, то вергав отруту, що капала Зігордові на голову. Коли Фафнір проповзав понад ями, Зігорд ударив його мечем до самого серця. Фафнір здригався і трусився з голови до хвоста. Зіорт видерся з ями, як вони побачили один одного, фнірмовив. Легеню, легеню, хто тебе породив? Може, якого ти син? Ти, який Фафніра вразив мечем, застряг коло серця клянок. Зіорт приховав своє ім'я, бо вірили в давнину, що слово помираючи, ума велику місці, може сильно зашкодити, тому хто відкрив своє імені, він мов. <coughs> Шляхетним Оленом я звуся. Жити судилось мені без матері сина, і батька нема, як інші сини. Завжди я самотній. Фафтер мовив, чи видаєш ти, якщо батька не маєш, як інші сини, звідки на світі з'явили, як інші сини, звідки на світі з'явився. Зігорд мовив, мій рідний гадаю, тобі невідомо, і сам я тобі так само. Я Зігордом звуся, і Зігмут мій батько, і збройно тебе здолав. Фафнір мовив, що привело тебе? Чом зажадав ти віку мені вкоротити? Сяйноокий легеню, родич це славного батька, з дитинства ти вправний. Зігорд мовив, відвага мене привела, рука допомогла мені, і острий мій меч, хоробрим не буде, той перед хто з маличку коли. Фафнір мовив, гадаю, коли б ти зростав на грудях у друзів як муж би ти бився, з народження був ти холоп і невільник, і б'єшся, мов раб. Зігорд мовив, чом брешеш ти, Фафнере, що далеко я від батькова спадку, я не смерть, хоч був у полоні. Ти бачиш, я вільно живу. Фафнер мовив, а блудні слова досі ти чув. Тепер скажу правду, злато дзвінке, скарб, красносяний, загибель тобі заподія. Зігорд мовив, майном володіти кожен воліє до певного дня, бо всякій людині має прийти час вирішати до мертвих. Фафнер мовив Норне ти присуд на мисі одержиш, і блазня недолю у хвилях потонеш, пливучи проти вітру. Все гибель віщує. Зігорд мовив Скажи мені, Фафнере, з усіх ти мудріший, знаєш багато котрі з Норни жінкам допомагають родити дітей. Фафнір мовив, сильно різняться, скажу я, ті Норни, за родами племенем, ті з роду асів, ті з роду альвів, а деякі дваліна доньки. Зіорд мовив, скажи мені, Фафніре, з усіх ти мудріший і знаєш багато, як зветься острів, де аси і сурт змішають вологу мечів. Фафнір мовив. А Скопнір, він зветься, богамтон судилась грати з писами. Біль, Більрьост обрушився, коли вони рушили мостом, і плавають коні у крові. Жах шолом нашує відтоді, як ліг на скарбах. Себе найсильнішим з усіх я вважав, кого б не зустрів. Зіорд мовив, жах шолом жодного не вбереже у битві звитяжних. Кожен побачити може, що серед смі... сміливих не він найміцніший. Фафнер мовив, а трутою дихав я, лікши на спадку великому батька мого. Зігард мовив, сяючи змію, ти сильного шуму накоїв, і дух мав твердий, ненавидив сильно людських ти синів, бо шолома цього ти мав. Фафнер мовив, раджу тобі нині зіорде, послухай пораду, додому ти їдь. Злато дзвінке, скарб красносяний, загибель тобі не заподіє. Зігорд мовив, ти радо порадив, але поїду до золота в лігві, а ти лежи, Фафнере, в муках смертельних, тут смерть тебе візьме. Фафнер мовив, мене зрадив Регін. Тебе він теж зрадить, або нам він, він смерть заподіє. Жити недовго гадає, судилося Фафнеру. Нині зустрів я сильнішого. Реген тримався подалі, коли Зігорд убив Фафнера, і прибув згодом, коли Зігорд витирав кров з меча Реген мов. Шануйся ти Зігорда з Фафнером в борні. Ти перемогу одержав. З усіх тих людей, що землю топтали, тебе назву найславнішим. Зігорд мовив, чи можна пізнати, як зійдуться разом сини переможних, котрий з усіх найславніші. Багато яхватських, що мечно червонили в грудях у інших. Резін мовив Раді нині, Зігорде, тішся ти травою грам треш. Брат мій тобою убитий, я теж тому винен. Зігорд мов, в тому ти винен, що мав я рушати вори священні, добро і життя залишив би сяючи змій, як ти мене не надихнув би. Тоді підійшов Реген до Фафнера і вирізав йому серцем серцем мечем, який звався Ріділь, і випив крові з тої рани. Реген мовив. Посидь нині зігорде, я ж піду спати тримай серце змія над жаром, його воліє з'їсти пізніше з кривавим питвом. Зігорд мовив далеко забігти, коли я червонів меча крові Фафніра. Мірявся я місцю зі Змієм, коли ти лежав у траві. Регін мовив довго лежати дав би в кущах ти давньому велету, як не мав би меча, що зроблене мною, з клинком найгострішим. Зірнмов, відвага це ліпше. У битві звитяжних, ніж мечена міцніше. Муж бо хоробрий у битві суворій, і з кепським мечем переможе. Краще сміливому, ніж несміливому ведеться у грі героїв. Краще звитяжись до слабодуха, щоб той не тримав у руці. Зіорд узяв серце Фафніра і смажив його на прутику. Він помітив, що стік із серця пінеться і тиснув м'ясо пальцем, аби спробувати, чи готова. Він підніс пальці собі до рота. Кров з серця Фафніра потрапила на його язик, і він став розуміти, мов птахів. то видно, коло часу да летить, сипле осінь вже додолу барви верховіть. І сьогодні я коли віси, дав мені я у руках приніс як помінь, про далеку осінь спомин. спомин. Не згаси вогонь. волосся не згаси вогонь, холодом долонь. Як осіння хвилерелі вибілись зима, долетить йолончелі музика сумна, хай лютують снігові, та завжди мене зігріє той жаркий кленовий пломінь, що ти дав мені на сходу. не згаси вогонь, холодом долонь, спаслися у волосся, як летуче все здулося, не згаси вогонь, холодом долонь. А зима співа не до хмар доріг, і від листя золотого запалає сніг, запалає сніг і весна, як любов твоя воскресне, принесе травнева пові, блискле новий давній спомин. спомин. Не згаси Останеться, гаси вогонь, холодом. Він почув, як синички щебечуть у гілі. Синиця мовила. Тут сидить Зігурд, кроплений кров'ю. Фафніра серця, смарата джарам. Назвала б я мудрим. То, хто персні ламає, як би м'яз життя. Дракона він з'їв би. Інше мовила. Там лежить Регін. Він зрадити хоче. Може, того, який вірить йому. А то його гніві слово лихе, волє зла коваль за брата помститись. Третя мовила. Голову стяв би він цьому старцеві, до мертвих послав би його. Золотом всім тим він сам володів би, що Фафнір на ньому лежав. Четверта мовила. Мудрим назвала би його, якби міг він. Гарні поради, сестер, зрозуміти, зарадив собі та радував круків. Вовка впізнаєш за вовчими вухами. П'ята мовила мудрим не є той битви стовбур, кого я вважала війська вершиною, коли він дозволить вільне піти брат того, кого він убив. Шоста мовила дуже немудре буде йому пощадити ворога люду. Там регень лежить, що зраду замислив, а князю проте невідомо. Сьома мовила лавуха зітне він, іністохладного троля, і перстями заволодіє. Буде один він тим володити, що Фафнір беріг. Зіордмов Влади немає, ревіна доля смерті моєї, слова його втілити. Бо звід собою братів попрямують до мертвих. Зігорт стяв голову Регіна, з'їв серце Фафніра і випал крови обох Регіна і Фафніра. Тоді почув він, як синиця мовила. Зв'яжити Зігурде, сягнете червоні, князю не личить, сильно тривожитись. Діво, я знаю, вельми красиво, вбрану у злата. Ти можеш зустріти. До гілки лежить зелений шлях. Доля дорогу вкаже герою. Конунг звитяжний має доньку. Зігорд за неї викуп заплатить. Зал є висока на Хіндерф'єлі. Навколо нього пловінь, боє, мав там зробити муж веломудрий, море росіти полиском моря. Знаю, там на вершині воїтелька спить, ра над нею липи губитель, іг шпичаком її приспав, бо не того вона воя згубила. Знай, ти побачиш, діво в шаломі що із з битви він з корнір вивіз, не ворохнеться у сні. Зігардріва, конунга чада з присуду Норни. Зігорд поїхав шляхом Фафніра до його помешкання і знайшов його відчиненим. Двері, двірні стовби там було залізне, з заліза були і усі балки в тому домі, а сам дім врита в землю. Там Зігор знайшов силу слоне золота і наповненим дві скрині. Також він узяв там жах шолом і золочену броню і меча Хротті і багато коштовного каміння, і поклав це все у торбу на сідлі. Крімхільді. Крімхільді. Але лошиця не зрушила з місця, поки зігорд сам на неї не сів. Промови Сігардріви. Сігурд в'їхав на Хіндерф'єль і попрямував на південь до Фракланду. Гора, на яку він побачив яскраво сяли від палаючого полум'я, загралася але небес. Він дістався туди. Там стояла сторожа з щитів, а на горі має рівстяг. Зігурду йшов до загроші і побачив, що там лежить чоловік, спить серед своєї зброї, Він з шолому з його голови. Тоді побачив він, що то жінка. Броня так добре на ній сиділа, ніби приросла до тіла. Тоді він розсік обладунки горема від отвору для голови до самого низу і ще поперек по обох рукавів. Затим він зняв з неї броню. Вона прокинулася, підвелась, побачила зігороди і промовила. Що бронь пробила, чим і прокинулася, хто мене вивільнив з блідих оков? Він мов Зігмунд та син наразі нарізана круком корму мечем Зігорда. Вона мовила, Довго я спала, довго була непритомна, довго лежу тут. То оді на воля, щоб я не могла поверхнутись. З Зіорців поруч спитав ім'я. Вона взяла рік повним меду і дала йому трунок пам'яті. Слався день, славтеся дня, сини, славтеся ніч з доньками, не злима очима гляньте на нас і перемогу даруйте, шануйтеся, аси. Шануйтеся Астіні! Шануйся! Чим повна земля? Мова і пам'ять дайте нам дом, що зустрілися, і руки цілющі нове життя. Вона звалася Сігардрівою і виявилася Валькірією. Вона розповіла, як бились два конунги. Один з них звався Х'яльмунгар. Він був старий великий вождь, і Одін дав йому перемогу. Інший то Ангвар, Ауди, брат, якого ніхто не став захищати. Сігардріва вразила Хіальмгунгара у битві. Тож за це Одін уколов її сонним шипом і сказав, що вона більше ніколи не переможе у битві, і що вона мусить вийти заміж. Я ж йому відказала, що даю непорушне слово, не виходити за будь-кого з мужів, кому відомий страх. Зігорд у відповідь попросив її і відкрити йому знання, коли вона відає, що відбувається в усіх усюдах. Зігардрів, дрі, зігардріва мовила, даю тебе хмелю, дуб, сходки кальчук, де змішана міць і слава велику, повний вінчарів і знаків цілющих, добрих заклять і радості рун. Ти руни могутні пізнай коли перемоги шукаєш, і вріж на руківі меча, інші на жолобі, ті ж на клинку і вінівтюра, двічі познач. Пізнай руни пива, коли ти не маєш довіри до жінки, на розі знак, на звороті руки, і нігать поміть знаком наут. Познач повну чашу пильно гляди, кинь зілля в питво. Я знаю, так зробиш, і до меду ніколи лиха тебе не вмішають. Пізнає руни ти допомоги, якщо помогти забажаєш, дитя народити жені. Долоню познач, суглобу схопи, просив духів блага. Руни прибою пізнай, як поміч потрібна в протоці Крінхільді вітрила. На Наштевні ріж руни і на стерні, і на веслах їх випали. Тоді тебе валу зупинить, ні чорні хвилі. Прибудеш здоровий до гавані. Пізна руни крони. Якщо лікувати бажаєш і рану загоїти, руни зроби на корі і на стовбурі дерева що хилить і на схід. Пізнай руни мови, і за лиха тобі, лихом ніхто не відплатить. Змотай їх, зв'яжи їх, збери їх докупи на тингу тому, де має нарід виносити присуд. Розуму руни пізнай, я кожного хочеш знати думки, їх прочитав, їх начертав. Їх вигадав крафт з тої вологи, що натекла з черепу Хедраупніра і з рогу Ходрофніра. Стояв на горі з брімера лезом на голові мав шолома. Сказала там вперше голова міміра, мудрості слово. На щити на їх для сяного бога, на вухах Арвака і на копитах Альсвіна, на колесі верткому вбивці Хрунгніра, на зубах Слепніра і на ременях саней. На ведмежих лапах і на язиці браги, на вовчому кіхті і на вірліному дзьобі, на кривавих крилах і на краю моста, на руках, що звільняють на цілющому сліді, на борщині на златі, на людських оберегах, у вині і у пиві, на щастя престолі, на гунгніра вістрі і на Кремхільді грудині, на нігтях норни і на дзьоби сови. Всі руни накреслив, усі руни врізав. Із медом священним змішав і послав їх шляхами широкими, котрись для асів, котрись для альвів, ті ванам привудрам, ті роду людей, то грамоти руни, руни підмоги, і всі руни пива, і руни могутності. Ти не забудь їх і не зепсуй їх для власного ж блага. Зводяться вони, як затямиш, до самого скону богів. Тепер обирай, бо вибір ти маєш. Високий клен зброї, скажи, чи мовчки, як є щось на думці, лихе нам судилось. Зігордмовив, тікати не буду, хоч присуд свій знаю недобрий. Я не боягузом родився, поради твої всі я отримаю, їх збережу, поки житиму. Сігар Сігардріва мовила, я дам тобі першу пораду з родом своїм, чувар не веди, відклади помсту, хоч би тобі зашкодили, отримаєш плату в день смерті. Дам тобі другу пораду, клятв і обітниць ти не давай не дотримавши пагоне зла, дістануть невірного, нещастим є вовкулак. Дам тобі третю пораду, на тингу не знайся, з людом непевним, бо муж нерозумний часто дозволить собі слово лихе, не подумавши. Та гірше за все, коли мовчазний ти заважить тебе боягузом, і буде то правда. З поганої слави не буде добра. Іншого дня не клепника вбий, викуп візьми за оболоду. Дай мені четверту пораду. Як мальфаріну хату сповнену скверни, стрінеш собі на шляху, там не гостюй, хоч би ніч та застала. Погляд проникливий треба нащадкам людським, яких жде запеклий двобій. Часто злодумні мольфарки, край дороги сидять, вони меч і спокій спаскудять. Дам їй п'яту пораду, хоч би побачив красивих жінок ти на лаві, срібло споріднення, хай пилінство не затьмарить хай не полонять тобі жінок, поцілунки. Дай шосту пораду, як слово хмільне, мовців до, бі... мовців до біди доведе, п'яних розмов, не починай з древом свари, вино розум краде, пісні та пива часто призводять до лиха значного декого вбита, дехто в біді, безліч таких нещасливих. Дам я з цього пораду. Якщо ворогуєш ти з мужем звитяжним, битися краще, ніж спалим бути в своєму обійсті. Дам я восьму пораду. Бережися від скверни і від злаків зловісних. Не зваблю ні діви, а незаміжні жінки до втіхи сумнівної. Дамі дев'яту пораду подбати про мертвих. Землю зариди знайдеш від хворі померлих, чи в морі померлих, чи зброю вбитих. Тіло мий, руку і голову, волосі чеши покинемо перше, ніж класти у труну. І доброго сну побажаю. Даме десяту пораду. Віри найми, вовчому слову ніколи, вбитого брат чи той, кому батька ти вбив. Син стане вовком, хоч ти йому златом платив. Кривди і ненависть починку не відають, ані образа отримана. Розум і зброя герою потрібні, щоб першим зробити зі смертних. Один із тудаві пораду. Підлісті ти стережися, що можуть і друзі зробити. Здається, що довге життя насудилося князю, сильно бо ширяться свари. Шлюсь. Уривок із пісні про Зіорда. Жахливий вогонь, земля скам'яніла, пломінь високий сяв до небес. Мало героїв зважилось їхати, просто крізь жар, чи стрибнути над ним. Зіорд раннім мечем осторожив, зметнувся вогонь понад шляхетним. Жар охопив, спраглова слави. Спалахи мчали Регіна скарбом. Брюнхіль сказала, Зльорд вбив Змія, і пам'ять про те ніколи не вмре, поки житимуть люди, а брат він не зміг зварити з'їхати просто крізь жар чи стрибнути над ним. Вийшов Зігорд, розмову скінчив. Дружній герой і так засмутився, жадаючи битви, що від зітхання з боків напинала залізна сорочка. Хегні мовив, шкоди якої зір завдав нам, якщо ти волієш згубити його. Гунар мовив, дав мені зігорд певну клятву, клятву певну і порушив її. Так він зволів зі мною вчинити, слово зламати і щиру довіру. Хегні мовив, Брехім Брюнхільда тебе на лихо підбила. Ненависть люта перемогла. Злиться вона з радості Гудрун, а також того, що ти з нею тішишся. Смажили вовка, різали змія. Оторма потім тим годувати, годували. Тим вони м'ясом лють розпалили в серці мужа, перш ніж послати вбити героя. Зіорд загинув на південь від Рену. Крудник над мерцем гучно кричав. А для вас леза червонить, буду вбивати клятвою скуті. Стала з надвору годрун донька віки. Слово таке промовило спершу. Де нині Зіорд, славний правитель, якщо ми родичі перші приїхали, їх відказав хегні єдина. Зігород на півдні мечами посічений, схилився Сірко над князем загиблим. Тоді, мовить Брунхільда, будь людонька, не натішитись зброї землями. Зігород єдине тим володів би, якби трохи довше лишався б живим. Варто інакше було б керувати йому гілки спадком і воїнством готів, бо ще п'ять синів, правителів люду. Жадних до битви по ньому лишились. Брюнхельда засміялась, луна покотилась по всіх тих палатах. Від щирого серця нині натішити скарбом і землями, бо славно князя ви погубили. Тоді мовить Гудрон, гілки донька, дуже ти кажеш злобні слова. Гунар за сіорда, гнівив богів, серце жорстоке помсте дістане. Вечір настав, пили багато. Було там тоді чимало розмов. Потім усі пішли спочивати. Сам лише гунар очей не зімкнув, смикав ногою довго бурмосів. Раті винищувач думав про те, що проказали обоє недобре крук і Адлер, як вони повертались. Прокинулась Брунхільда, будь донька, родище князя, що день не настав. Ганьбить чи пробачте, скоєно лихо. Скажу про скарботу свою чи помру. Змовкли усі, хто чув ті слова. Збагнуть не могли, що вразила жінку, яка побивається нині над тим, про що зі сміхом просили героїв. Мала я, гунар, нічне жахіття. Мерців полна, повна зала, а ліжко холодне, а ти кня, княже їдеш, позбавлений радощів, зв'язані ноги у стан ворогів. Так буде з цілим хніфлунгів родом. Ваша присяга вас і погубить. Гонар забув ти вчинку того, що кров твоя вслід, і його струменіла. Нині йому ти зле відплатив, а він шанував тебе понад усіх. Він те довів, коли проти волі сватати їхав мене для тебе, що ратій винищувач добре тримає клятву, що дав юному князеві. Палець Оран, сяючи златом, конунг всеславний між нами поклав. Пломенем той клинок гартували крапля отруту на ньому були. Про смерть Зігорда. У цій пісні сказано про смерть Зігорда, що вбили, коли він був у мадрах, а дехто розповідає, що його було вбито на ліжку під час сну. А німці розповідають, що його вбили у лісі у давній пісні про Годрун Скана, що Зігорд і Синегюки їхали на тень, коли він був вбитий, але всі сказали єдине в тому, що вони зрадили його довіру і вбили його лежачим і неготовим. Чус. Перша пісня про Гудрун. Гудрун сиділа над мертвим Зіордом. Вона не плакала, як інші жінки, проте лазя була померти від горя. Жінки та чоловіки намагалися розрати, але то було нелегко. Люди казали, що Годрун скуштувала серце Фафніра і знала пташину мову. Це пісня про Годрун. Була тоді Годрун, готова померти, як сіла над Зіордам, скарботою сповнена. Вона не зітхала і рук не ламала, і не голосила, як інші жінки. Зверталися ярли все мудрі на неї, аби полегшити горе тягар. Не плакала Годрун, хоч білі мочів. Такі, що чекала вона лише смерті. Сідали пригарні ярлів жінки, прикрашені златом поруч із водрун. Вони розмовляли про лико своє, яке йому болю завдала. Тоді мова д'яль Флау, юкі сестра, а на землі є найнещасніше. П'ятьох я мужів втратила тяжко, двох доньок, трьох сестер, вісім братів, одна є жиму живу не плакала. Одрон, хоч біля й мучив, такий ще бажала вона лише смерті, важко на серце на тілом героя. Тоді мовить Херборг, Гунланду, газдиня, Тяжче мені вип... тяжче мені випало горе. Мої сім синів і мій чоловік у землях південних загинули всі, батько і матірчі, четвірка братів, яким у хвилях тішився вітер пробиті борти, потонув корабель. Я відспівала, я споряджала, я поховала їхні тіла. Сама півроку те горе носила, жодна людина мене не розрадила. Тоді я сама в неволю потрапила, цілих півроку півроку там провела, мала вдягати я і взувати правителя жінку кожного ранку. Страшно вона мене через ревнощі лаяла і важко, була по щеках. А за того я вважала найкращим, але ту газдині вважала найгіршою. Не плакала Гудрун, хоч білі мучив, такий, що бажала вона лише смерті. Важко на серці над тілом героя. Тоді мовить Гульронт, юки донька. Не можеш ти, мама, хоч мудро звешся, втішити. Діву, горе розрадити, рад вона тіло князя відкрити. Зняла покривал тоді з Зігорда, голову вклала їй на коліна. Глянь, коханова, в губи цілуй, так як вітала завжди героя. Глянула гудрун один лише раз на княже волосся, червоне від крові, на очі героя, що більше не сяють, на духу притулок зруйнований лезом. Тоді опустилась гудруну на ложе, волоси скуйовдилась, щоки червоні, сльози дощем лялись на коліна. Тоді зарадала гудрун донька Гюкі, сльози потоком бігали на ложе, голосили гуси з надвору, птаство чудове, дівоче майно. Тоді мовить Гульрон, Гюкі донька не знає кохання за ваше сильнішого серед людей на цілій землі. Смутилась моя на дворі, чи в хаті сестра, коли Зігорда поруч не була. Гудрун мовила, був Зігорд мій поруч із юки синами, як стебло цибулі понад травою, як камінь каштовний серед намиста, був самоцвітом він з поміж героїв. Конунга я цінувала сильніше, ніж разом усі діси Дажбога. Стала я нині дрібна, як листочок у кроні верби через княжу загибель. Втратила я на престолі і на ложі любого мужа, звини синів юки, звини синів юки, болить мені серце, їхня сестра гірко ридає. Так цього люду землі спустошаться, як ви самі клятви дотримали. Не будеш ти, Гунаре, золотом тішитись. Сягнети твої згубля тебе, бо не дотримав присяги ти Зігорду. Часто бувало тут веселіше, ніж коли Зігорд Крімхільду сідлав і вирушив сватати Брунхільда для родича, жону лиховісну лихої години. Тоді, мовить Брунхільда, будь ли донька, втрати та жінка мужа і дітей, яка тебе, гудрун, до сліз довела, і вранці тобі мову вернула. жінка, мовчити ненависне всім твоє слово. Героя шляхетного ти погубила, жене тебе хвиля, злої недолі, в сильній скарботі сім королів і свара велика поміж жіноцтвом. Тоді, мовить, Брунхільда, будь-лю донька, винен єдиний. А тіло у злочинах будь-лю нащадок і кревний мій брат. Ми зрили в чертогах, володаря гунів, вогонь змія ложе, князь князя здобив, дорая на той шлях заплатила, то не забуде, поки жива. Стояла вона, сили збирала, палали у Бронхільди буді доньки, очі вогнем, а трутою дихала, коли вона зріла з юрта рани. Потім Годрон вирушила через ліси і пуски до Данії, і була там приторія, донці Хакона сім півріч. Брюнхільда не бажала жити по смерті Зіурда. Вона веліла вбити вісім своїх рабів і п'ятьох служниць. Туди лягла вона на мече і померла, як сказано у короткій пісні про Зігурда. Шлюз. Була! Якось Сіорд Юкі зустрів. Вольсинг юний собі на шляху. Отримав довіру двох він братів. Вони обмінялись кривними клятвами. Даревень дістав і кобіту гарну. Гудрон Йонко, Юкі Донько. Пили розмовляли. Багато днів поспіль юний Зіорд і Юкі сини. Потім по Брунхільді вони рушили. Зіорд і сам з ними поїхав. Вольсунг юний і вправно у битві. За себе узяв би і коли б міг. Зіорд південець меча клав між ними, а голода лезо сяне яскраве. Той він жінки не цілував. Гунський король не тримав у руках діви, що віз юки нащадкові. Вона ще не знала за свого життя, ганьби, скарботи, жодного горя, не звідала сорому і знати не знала. Та врешті спіткав її присуд жорстокий. Сівала вона на дворі під вечір, таку вона мову тоді повела. Хай буде зігурт, легень пригожий у мене в обіймах або хай помре. Про ці слова пошкодую по тому. Його жінка Годрун а я ж унара жінка, нас норне жорстоки надовго з'єднали. Часто блукає вона повна злоби по кризі мерзлотам кожного вечора, коли та гудрун лягає на ліжка, і сігурди його гортає покровом, коли гунський конун кохає дружиноньку. Ходжу я безрадісна, сповнена смутку, зроблю собі втіху із темного задуму. Злобі вона готувала убивства. Маєш ти гунара втратити землі мої і так само мене саму. Ніколи з героєм не буде щаслива. Поїду туди, де раніше жила серед своїх родичів кревних. Сяду я там. І житиму з нами, як зігорта ти життя не позбавиш, і не зробишся вищим за інших героїв. Хай син вирушає слідом за батьком, жити недовго юному вовкові. Як же інакше втишитись втишити зможе помсти палання, коли син живий. Печальним став гонор і зажурився, у роздумах тяжких сидить цілу дніну. Він геть не відав і певно не був, як учинити йому на краще, як учинити йому на ліпше, бо коли Вольсунг піде з життя, буде для всіх втрата велика. Він і про інше думав не менше, бо не бувало такого ніколи, щоб королівство княгиня полишила. Кличе раду він тоді Хегні, якому в усьому він довіряв. Єдине мені, Брюнхільда Меліша, будлі дитина, жінка пригарна, радше власне віддав би життя, аніж дівочі втратив дари. Хотів би ти мати скарб нашого князя. Добре було би золотом райну нам володіти і порядкувати, сидіти в багатстві і тішитися щастям. Кегні єдине на те відповів, навіть такого краще не буде, коли ми мечами зруйнуємо клятву, клятву зруйнуємо і нашу довіру. Нема на землі щасливішого люду за нас чотирьох народу правителів, а поки живе гунський бальдр, дружин величнішого невроду земля, як ми п'ять синів шляхетного роду, за довго життя у змозі зростити. Я знаю, напевно, звідки йде хвиля. Брюнхільда не може приборкати люти. Унармовив. Оторм повинен скоїти вбивство, брат наш найменший люті засліплений. Він там не був, як слово давали, як слово давали і нашу довіру. Згодився легко скоро надії, зіорда серцем мечем прохромив. Тут же помстився герою чертогу і кинув меча у скоро в діях. Готорма трапив от Артони. Грам сядало заліз і заліза з конунга рук. Його розрубали на дві половини. Рука його львонька нарізна упали, ноги летіли аж на подвір'я. Спала гудрун, там на ложе геть безжурна, коло зігорда. А як прокинулась, то побачила. Друг фрера її лежить крові. Вона там ламала руки свої, що міцносердно на ложі підвився. Не побувайся ти, Гудурун та гірка, жінка прекрасна, брати твої ціли. Надто ще юний мій спадкоємець не зможе втекти з вражого двору. Готують вони чорну і нечуну справу нову нині на раді. На тих не зберуться, подібно до нього, сестри сини хоч сімох пораділа би. Знаю напевно, звідки де лиха, Брюнхільда єдина вина у всьому. Діва мене одного покохала. То, хто гонари шкоду не діяв. Я не ламав даною клятву, мене називуть його жінки коханцем. Над конгом жінка мертвим зітхала і так ламала руки свої, що задзвеніли келихи вдоми, за гелкотели гусі на дворі. Тоді засміялась голосно Брюнхільда, будь для донька від щирого серця, бо долинали слуги її гучні голосіння юнки доньки. Тоді, мов гонар, вождь, адлера друзів. Певно, смієшся жінка злостива. Ти не від радості, не з доброго гумору. Чом до тепер зблідла з лиця доля родителька, ти певно приречена. Ти би була гіднішою жінкою, як на очах твоїх. Атлі убили б, зріли б брата рани криваві, ти ще могла їх перев'язати. Брунхель мовила, я мужем не гребаю, добре вибилися, та Атлі не дуже гнів. Ваш злякає, житиме він після вашої смерті та перевершить всіх за потугою. Скажу тобі, Гонара, хоч знаєш ти і сам, поквапились ви скот ліха. Юна була я і не підкорена, всім задоволена в домі у брата. Я не бажала заміж іти, поки ви, юкунги, не прибули. Вершників троє, люди правителів, з вашої путі не вийшла путя. Я обіцялася люди правителі, що серед злата на грані сидів. Поглядом він до вас не подібний, ані статурою, ані лицем, хоч виглядало вельми вельми владно. Тоді мені ад любов єдина, що не розділить спадку зі мною, злати земель, як згоду надам, частки позбавить того майна, що мені юні він обіцяв, що мені юні відрахував. Тоді мене спала думка таке, що мушу я битись, убратись у бронь, і смертні загинуть усупереч братові. Про тебе тоді дізналися люди, багато можив мало би битись. Зрештою, згодилась я на умови, сильно бажала дарити отримати. Каблучки червоні родича Зімунта, інше мужа скарбів не воліла. Кохала єдиного я, а не інших, не мешкала зрада в серці Валькірії. Атлі проте згодом дізнається, коли він почує про шлях мою смерть, бо не бувала зроду, щоб рушила. Кобіта негідна за іншою мужем до монопамства, замуки мої. Унар підвівся. Владар звитяжний, руки на плечі жінці поклав. Зійшлися усі, та намагалися здоровий голозі повернути. Скинула руки чужі з плечей. Мужим не дозволила шлях заступити. Гунар покликав хек на раду. Хоче, щоб всі в залі зібралися. Твої та мої є в тому потреба. Вони шлях у смерть заступили. Жінці до того, як інша причина прийде, тоді хай буде, що випала. Єдине тоді хай не промов, не заступайте її довгий шлях. І повернутися вже не судилася. Прийшла вона покручем з матері чрева. Вона народилась на все лихе мужем багатьом на скруху, на скруту сердечну. Пішов він сумний, розмову скінчивши, долина ж намисте ділила дари, окинула оком статки свої, вбитих рабинь і хатніх служниць. Броню золочену недобро на серці, були вдягнула і мечем закололась, впала на ложе, вона обернулась і рано лезом оголосила. Нині підходьте, хто золото хоче від мене дарунків. Доложимо го, кожній дам коштовне намисто, одяг фарбоване плаття яскрава. Мовчали усі, хто чули те слово, згодом усі так відказали. Годі смертей, жити хотіли б, не треба служницям пошален такої. Тоді передумала жона льона вбрана, юна за віками слово промовила. Не хоче людям шкоди чи смерти через моє горе. Ніяким. Хай не палають на ваших костях статки розкішні і мені добро. Як рушите ви назустріч зі мною, сідай і гонори, до тебе промовлю. Сяюча жінка життя позбавлена. Вам не дістанеться вже до протоки, хоч я сама приречена вмерти. Примирившися з Гудрун, Чуючи ніжнував, жінці квітливе з конгом жити, важко із мертвим мужем у серці. Дівчинку там матір народить, світлою будемо в ясний день, мов промінь сонця зробиться сванхільд. Одрун ти, єдного мужа, вона ж багатьох згубить шляхетних. Щастя не буде з їхнього шлюбу, зробиться Атіла і чоловіком бо для нащадок рідний мій брат. Бати ну, я можу лихо згадати, що мені трапилось зраду, що зрадила, тож я нещасна була за життя. Будеш ти одрун сильно бажати, а тіло на те згоду не дасть. Будете ви пота любити тебе покохає, як мала би я, коли до нас доля була би ласкава, а тіло тебе зле почастує, будеш вмирати у пасті зміїній. Та незабаром скоїться те, що тіло і сам стане руїною, щастя він втратить і синів життя, бо йому годрун жах на ложе, лезо встромить у серце скорботне. Краще би Гудрун, ваша сестра, за чоловіком рушила мертвим. Якби дали їй добру пораду, чи серце би мало таке, як у мене. Я тихо скажу, та не буде вона собі зі скарботи життя руйнувати. І понесуть хвилі бурхливі до юнак Раконунга отчих земель стануть дітьми і спадкоємцями, і спадкоємцями Йона Крачада, Сванхельд вона вийшла з країни, їхню і там спільну доньку, знищити її біки порада, бо Йормун рек ворог живим. Так увесь рід Зігорда згине, Гудрун роде, вори страшному. Прошу я тебе лише про єдине, Буде то в світі останні прохання, зведуть хай широкий в полі черток, такий, щоб в ньому стачило місце всім, хто вбитий разом із Сігурдом оздобить черток килимами і щитами, вбрання покладіть і вбитих рабів, спаліть мене поруч із гунським героєм, спаліть мене поруч із гунським героєм, служик моїх і смердовок врядіть гідно, двох головах і ястребів двох заколить. Все тоді зроблено буде, як треба. Між нами вкладіть меч перс не прикрашений, остро лезе заліза, як лік він між нами на ложу єдиному, коли звались ми чоловіком і жінкою, тоді йому п'ятку не відсіче, брава палат. Прикрашена перснем, якщо я піду слідом за ним наша пишною буде, бо будуть із ним п'ять хатніх рабинь, восьмеро смердів гарного роду, виховані в батьковій хаті, яких будь дав чаду своєму. Бати мовила ще більше могла би, якщо мені доля дозволила б мовити. Мій голос урвався, рани нортують. Я правду казала, тепер я помру. Шлюс! Шлях Брунхільди до Хель. Після смерті Брунхільди було приготовані два вогнища. Одне для Зюрда, якого спали першим, а Брунхільд була спалена іншому. І була вона у колісниці, вкритій гарними покровами. Кажуть, що Брунхільда їхала шляхом до Хель і дісталася до де мешкала якась велетка. Велетка мовила. Не ну, вільно тобі, коло Кам'янова їхати тину, двору мого. Краще тобі прясти на лавці, ніж вирушати за мужем чужим. Нащо приїхала з Валанду ти? Голово вертка до хати моєї. В тебе вар зла, як прагнеш ти знати, руки червоні від крові людей. Брюнхільда мовила. Мене не ганьби, жінко з каміння, хоч і бувала я у управах. Мене споміж нас. Заважили б гідно, якби могли люди нас оцінити. Велика мовила, ти була Брюнхільда, будь донька, гірше за всіх, хто на світі родився. Ти погубила гілки синів, їхні позбавила дім ти добра. Брунхільда мовила. Скажу я тобі, з колісниці прудкої, я хочу знати, позбавлено розуму, що мені скоїли гілки нащадки, кохання втратила і зрадила клятву. Всі мене кликали і у хлімделірі, хільд у шоломі, люди розумні. Інші то Агнар, ауді брат, якого ніхто не став захищати. Вбрання Лебедина, конунг звитяжний, вісьмох сестер підумав, забрав. Було мені зім, я хочу знати, дванадцять князеві зичила поміч. Тоді старого готів правителя Хіельм Гунара послав до Хель, дала перемогу Ауді братові. Тож Одін на мене сілі рознявся. Мене він замкнув у Скаталонді поміж щитами червоними і білими. Тому він судив сон мірувати, хто на землі не боїться нічого. Велів коло зали, що стало на півдні, плахкотіти ворогу дерева. Тому він судив пломінь проїхати, хто візьме золота з Фафніра лігва. Приїхав на Кримхільді золотодавець. До краю доправив мій вихователь. Він виглядав кращим за всіх. Вікінг Данський, тамтешніх бійців. Спали ми поруч на ложі одному, ніби моїм братом він був. Ніхто не торкнувся рукою до іншого. Тож провели ми вісім ночей. Мене звинуватила Юкі донька, що Зігорд мене у вісні обіймав. Тоді я пізнала, чого не бажала. Мене обманули у виборі мужа. Будь на горе до самого скону, жінки та мужі приходити на світ. Ми назавжди разом залишимося, Зігорд і я. Щезні потвора! Давня пісня про Гудрун. Конунг Тьодрік був у Атлі і втратив там майже усіх своїх людей. Тьодрік та Гудрун скаржились одне одному на свої нещастя. Вона заговорила до нього так. Дівчинка була іноземна, матір мене породила світлиці яскраві. Любила братів я, доки мені гіюки золото не дав. Золото дав і за зігорда видав. Був тоді Зіорд перед синами юки, Як цибуля зелена, що з трави виринає, чи як стрункий олень серед диких тварин, або як сяюче червоне золото серед сірого срібла. Заздрали мені, мої брати, що я мужу маю кращого за всіх. Спати вони не могли, ні справи вирішувати, доки вони Зіорда зі світу не зживуть. Крімхільда їхала на тенк, гуркотіла земля, але з Ігор не приїхав. Всі коні були мокрі від поту, втомлені були вести убивць. Ходила я плакати з Крімхільдою, говорячи, все залите слізьми, його я допитувалася. Пахнюбився грані до трави, похилилась, проте він знав, що хазяїн вже мертвий. Я довго вагалась, довго голову ламала, перш ніж є, запитала. В людей, що бачили всі, похилив голову гунар, сказав мені, йогні, про Зігорда, чи смертний, лежить посічений там за рікою. Готорма вбивця, відданий вовкам. Дивися, он Зігорд, на південній дорозі. Ти чуєш, як там вороня кричить. Це діля здобить, щасливі птахи, хижаки завивають над мужем твоїм. Гудрон каже, навіщо ти її огні? Мені і так печальні про такі, хочеш оповідати. Хай серце твоє вороняє, розриває в далекій країні незнайомих людей. У відповідь Йогні лише одне сказав мудрий від горя великого. То було б гудрун більшим гріхом якби серце моє вороня розривало. Тоді сама я пішла від тієї розмови, ви побачите здобич хижаків.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 شاید Мені видавалось темнішою з ночей, коли скорбна сиділа я поруч зі Зіордом. Завивали вовки і видавалося не краще, бо вони взяли і порвали мене. Або ж щоб згоріла я, наче береза, спускалась я з гір п'ять довгих днів, доки палат Гальві не побачила дахи. Сиділа я з торою сім півріч донькою Гакона в данській землі. Вона мене розважала, вишиваючи золотом палати південні та лебедів данських. Ми вийшли з нею. Так воїнів гру. І на оболенах постали герої, червоні щити, воїни гонські з мечами і щитами в шоломах міцних. Корабель Зігмунта відпливав від землі весь золотих обличчях і розписаний з боків. Вийшли ми ще, як вони билися, Зігар і Зігер на півдні у Фьонні. Фьонні. Тоді дізналася Рімхільд, гольська дружина, що я там перебувала. Вона відклала вишивання, і прикликала синів. Похмура жінка аби спитати. Хто б хотів із синів, сестрі відшкодувати або за мужа при дорозі вбитого відплатити? Готов був гунар запропонувати золото або залагодити провину. І так само Гьогні. Вона спитала усіх трьох, хто їхати хоче, сівши в сідло. Возом керувати, конем їхати, за соколом слідувати, з лука пускати стріли свої. Вальдар Данський із Ярісливом. Емонт був третім разом із Яриць Скаром. Увійшли тоді, подібний на ярлів, ланг барда дружинники в червоних накидках, короткій броні, в високих шоломах, з мечами у піхвах, каштановолосі. волосі. Кожен хотів мені подарунок піднести, подарунок піднести і розрадити словом, наче могли вони мене і суму вирвати таким чином, але я не піддалась. Підлесла мені Рімхільд, рік із напоєм, прохолодним терпким, щоб забула я про горе, була його зварена зі сили землі, крижаної води морської та синової крові. Було на тім розі багато різних символів, намальована і вибита. Прочитати я їх не могла. Довга вереску риба, землі, гайдінги, колос незрізаний, нутрищі звірів. Було тім вареві, бід прибагато, квіти з дерев і жолоді спалені, роси вогню, нутрищі жертв, відварна свічняча печінка що провину загладжує. І тоді я забула, що сказано було. Усі слова в широкій залі прийшли канунги до колін моїх троє, перш ніж вона сама до мене звернулась. Рімхель сказала: даме тобі годрон, золото в дарунок. Більше скарбів твого мертвого батька, червоні каблучки, льодвера землі. Всі килими запалова Конго, Гунський дів ткаль майстерних, що золотом шиють, на розраду тобі, бо ж газдині усіх скарбів, будлі, вбирайся у золото і вийди за атлі. Удрон сказала, не хочу я такого шлюбу, не піду я за Брунгіль брата. Мені не личить за зі сином будлі сім'ю ростити, щасливо жити. Лімкіль сказала, не варто з опалу зло говорити. Хоч ми були перші причини горя, це буде неначе обидва живіші Зір та Зігмунд, родили ж синів. Гудрун сказав, не можу є Крімгільд, через сто ім'я коханого надії множити, відколи Зігурду кров і серце вовки та ворони разом відпили. Крімгільд сказав, тепер маю для тебе серед усіх кращого в світі всьому знаного доблесного воїна то житиме він. До віку з тобою самотньою будеш, якщо не скоришся. Гудрон сказала, я цього не сприйму. Повна прокльонів, що хочеш в ярмо запрягти мене силою. Він гунарії вчинить зло не страшніше, а також у гьохні виреже серце. Не заспокоюсь я, доки життя не візьму оток, е, хто хоче згубити братів. Плачем зайшлася Гримхельд, ведучи далі мову. Біда синів своїх передбачаючи, знала вона, що їх чекає. Гримхільд сказала, що дам тобі землю, людей на додачу, Вінбьорк та Вальбьорк, якщо забажаєш, володій ними вічно. Але доня скорися. Удрон сказала, що ж оберує кого-небудь з конунгів, проте лише з примусу рідних своїх. Не буде у мене життя безхмарного, та загибель братів не врятує дітей моїх. Всі скочили на коней, хто був при тому. Авальські дружини у возі сідали. Сім днів ми їхали землями холодними, а інші сім ми ще й веслували. Треті сім днів мандрували ми сушею. Тоді страже воріт високого міста Опустили всередину нас подорожніх. Розбудів мене Атіла, я й сама неспокійна була, недобре передбачаючи, загинуть близькі. А Атіла сказав, мені так нещодавно норни відчували, розгадали ті сни, що мене турбували. Бачив я тебе гудрун, які донько, з мечем, що пронизує мене. Я мертве лежу. Гудрун сказала, до вогню нам сниться заліза допихи та бажання жіночий гнів. Мушу я тобі, поза ненависть, власну, випалити зло, співчувати, лікувати. Хай це і неприємне мені. А тіло сказав, снилось мені, ніби тут у саду. Пагони впали, кущі молоді, що я їх саджав тут, їх вирвано з корінням, кров'ю омито, на стіл подано, чекають, щоб я з'їв їх. Я снив, що власноруч яструбів запускав я, спраглих до їжі, лиху на здобич, бачив серця їх. З медом я їв їх, ковтаючи горе, перемащені кров'ю. Я що власноруч чинят, відпустив я, не маючи талану, вони обидва, обидва скавучали. Плоть снив я їхню, що їжею стала і змушений був я їсти її. Гудрон сказала, то воїни, обговорю... то воїни обговорювати полювання своє будуть, і будуть білий здобичі, голови рубати. Вона буде мертва ще до приходу ночі. Не тривала в неї доля, вся з'їдена буде. А тіло сказав, не буду лягати і спати не буду з надією в серці. Так я до всього готовий. Третя пісня про Гудрон. Херкія звалася служниця Атлі. Вона раніше була як коханка, вона сказала Атілі, що бачила, як Тьодрик і Годрон були разом. Тоді Атіла сильно розлютився. Тоді мовила Годрон, що це з тобою, Атіла син Будлі, що дух твій смотила, чому не радієш. Більше гадаю, ярла вподобають, якщо ти промовиш до людей до мене. А тіло мовив, прикра мені, юкова донько. Мені у палатах Херка сказали, що з Дьодриком ви спали разом. Та під покровом любилися лагідно. Гудрон мовила, може тобі я клятву міцну дати на білім священному камені, що з Тьодриком я того не чинила, що негідним мужа і жінки. Не обіймала я воїна плечі гідного князя жодного разу, інакше пішла наша розмова, ми таємно ділилися. Прибув сюди Тьодрик, я з ним три десятки, жоден не вижив із трьох дюжин люду. Позбав мене ти, братів броненосних, позбав мене ти всіх моїх родичів. Саксі пошли князя південців, він може котел світити із кропом. Сім сотень люду до зали війшли, перш ніж ступила до котла жінка конунга. Удрон мовила, унар не прийде, не кличе я Хегні. Родних братів мені не узріти, Хегні б мечем виправив кривду. Нині сама я про себе подбаю. До споду вона руки занурила, знутру знур тут дістала камінь яскравий. Бачте, люди, нині я чиста, нуртом священним доведено це. Зраділо у Атлі серце в грудях, коли він побачив ціле руки Гудрун. Хай тепер Херкія нутру йде, та що замислила скривати Гудрун. Люди не бачили видива гіршого, ніж той Херкі руки обварені. Тоді отопили дівку в болоті. Гудрун помстилась так за образу. Про пісня про одрун про Боргню та Одрун. Хедриком звався Конол, донька його звалася Боргню. Вільмундом звався той, що був її коханцем. Вона не могла розродитися, поки не прибула Одрун, сестра Атлі. Раніше вона була любою Гунара, сина Юкі. Про це сказано у цій пісні. Почув розказання із давньої саги, як діва приїхала до Морналанду. Ніхто не міг на цілому світі Хендріка досі допомогти. Дізналася Одрун, а тіла сестра, що має та діва болі великі, то взяла зі стайні з воздою коня, на ворону поклала сідло, послала коня в путь по рівнинах. Спинилася коло високих палат. Вона розсідлала скакуна стомленого, потім пішла до зали безкрайньої. Такі слова промовила спершу, що тут нового в цьому краї, що не сталося у Гуналандії. Слонися мовила, тут лежить боргню, родить дитину. Можеш ти одрун зарадити подрузі. Одрун мовила, хто ж не робив такої ганьби, Чому она не боргню терпнет, терпит страждання. Служне самовола, Вільмунда зветься друг спутників яструба, котрий дівчину на ложі вкривав цілих п'ять зім поти від батька її. Далі велося би зайвого слово пішла на коліна перед жінкою стала. сильне закляття, владні закляття, чари над борню одрун співала. Тоді народилася дівчина і хлопчик, славні нащадки, хегні, вбивці. Тоді проказала смертельно слабка. Діва, що доти слова немо слово не мовила. Хай помагають тобі всеблагі, фреї фрік і сильні боги за те, що мене ти позбавила болю. мовила, я не тому тобі допомогла, що ти того варта була. те зробила, в чому клялася, коли королі спадок ділили, що помогти кожному має. Борню мовила, жорстока ти одрун і втратила розум, якщо промовляєш до мене зле слово, а я ж до тебе звернувся при смерті так, ніби нас два брати породили. Одрун мовила. Я пам'ятаю, що ти сказала, коли для Гунара напій піднесла. То б не промовила ти, коли знала б жодна з жінок того не робила, що мусила я. Сіла тоді жінка зажурена і розказала про горе велике. Я зростала княжих чертогом. Всім на радість з волі людей тішилась я статками батька, тільки п'ять зім жив мій отець. Такий заповіт стомлений Миконом, промовив, коли він помирав. Дай він мені, злата червона, на південь послав синові Грімхільд. Він Бренхільд велів взяти шолома, бути войовницею, мала вона. Сказав, що не буде кращої діви на цілому світі, коли не помру. Бренхільд у хаті сиділа за пряткою. навколо були землі та люди. Небо і твердь спочивало тиші, коли вбився Фафніра до замку прибув. Змахнув тоді воїн вальським мечем і знищив черток той Брунхільди майно. Невдовзі по тому все вона звідала. Підла і блудно з нею вчинили, зате вона мстилась жорстоко, так що всім нам лихо зробилось. Знають про те у кожній країні, як воно вмерла поруч із зігордом. Гонора я тоді покохала володаря каблучок, як мала би Брюнхільд. Взяла, взяв він тоді сагнети червоні до брата мого вдар надіслав. Дай він за діву півсотні дворів. Кримхільди вантаж, щоб згодом дістати. А тіло на те згоду надав певне відмов синові г'юки. Ми ж не могли з коханню. Схилила я голову до каблучок нищителя. Казали чимало, рідні мої, що бачили разом вони нас удвох. А тіло ж промовив мені, що не буду. Лиха я мислити і сором чинити. Але не можу відмовитися так, людина від іншої, як похідь проймає, проймає а тіло посла своїх людей до темного лісу за мною простежити. Вони прибули, коли не мали би, коли під широким покровом лягли ми. Зичили ми їм каблучки червоні, щоб вони тілі ніс не казали, а вони хутко додому вернулись. І небрехливо все атіли відкрили. Від Гудрун вони все приховали, хоч вона першою мала довідатись. що погасли давно в небесах, І чую прохолоду осінню, і слухай, як повзе навколо страх, навколо страх, навколо страх, навколо страх, поблікли місяць, вдарив током. душу відчуття. скелі, і витиму довго на фоні хреста, і спільна тінь на небосхилі, з собою тьмари темні небеса, темні небеса, темні небеса, кресла та грива прапор ночі. si tvého buta. Mým sní je чули копит золотих, коли на подвір'я в'їхали гілки нащадки. У хегні тоді вийняли серце, до ями зміїною кинули іншого. Була я сама на гостинах тоді. О, гей, Рмунда, я готувала питво. Почав мудрий конунг грати на арфі. Бо думав мене на поміч покликати. Конунг шляхетний чекав, що прибуде, що не почула я на Клесеї повна скарботи, струн, голосіння. Воліла служницям готовими бути. Князю бажали життя врятувати. Летіла ладя через протоку. Я повернулась до Атіли садиби. Тоді прибула лиховісне плаз... лиховісне плазуючи. Матір Атіли не безгніла вона. Вона равжала просто у серця. Тож не змогла врятувати героя. Часто дивуюсь, як можу віднині біль лігва змія лишатись живою. Для мене милішим був безстрашний володар мечів, ніж Самая. Ти слухала і чула оповідання про долю люху, що судилось мені. Кожна людина живе почуттями. Нині завершена лемонти оду шлюз. Голландська пісня про Атілу. Смерть Атіли Удрунь, донька Гюкі, помстила за братів своїх, я про це сказано. Спершу вона вбила синів Атлі, а тоді самого Атіла і спалила чертоги всього війська. Про це пісня Атіла послав якось до Гунара, хитрого мужа на імені Кнефрот. До двору г'юки він дістався і до Гунара зали. До вогнища і пива. Тапхня речі пили вино у Вальгалі, ховали в мовчанні ненависть дегунів. Сказав тоді Кнефрод холодним голосом, муж південний з високого місця. Послав мені Атіла, з кінь. темними мій хешемі їхав незнаними, щоб запросив я приїхати гунара з шоломів владиками до Атілу додому. Що Щити вас чекають і списи із ясеню, шоломи золочені і гунські раби, попони розшиті сріблом і золотом. Червоні вишиванки з древками дроти, бахмати баски. Вам пол дадуть шир, гнітахейду, дзвінки списи, золочені човни, багаті дари і дан по маєтах хащі великі, що мюрквідом звуться. Гунар тоді до Хегні промовив, що ти порадиш мужу звитяжний, подібне почувши. Злата не знаю на гнітахейні, яким би самі ми не володіли. Є в нас сім залів, повних мечами, руків'я кожного златом оздоблено. Мої, певно, знає, коні на кращі, мечі найгостріші, луки тугіші, у золоті броні, щити шоломи, з кияра чертогів усе в мене краще, аніж у гунів. Хегні мовив, про що жінка думала, як слала нам каблучку волосом пустища, мешканця зв'язаний. Да я тут старого від неї від неї. Вовче хутро знайшов я на персні, вовчим шляхом не випало їхати. Гунара, друзі, не намовляли, родичі радники, радники моцні. Тоді, мов гунар, як он личить у залах медових, у запали сильнім. <coughs> Вставай нині, фьорнір, пусти по чертогу братино злоту по людських руках. Вовкулах буде правити ніфлунгів спадком. Старий, сірохутрий, як лишиться гунар, чорні ведмеді, зуби вгородять у мешканців двору, як гунор не вирушить. Прощалися люди з князями безстрашними, плачем провадили з гунського двору. Тоді мов юний, хегні, нащадок, нині рушайте в силі та славі, як серце підкаже. Вони почвалали горами галопом на конях стрімких, крізь мюрквіт незнаний, весь гунмарк трижав, отходи міцнодухих, гнали огрів вони полем зеленим. Бачать вони землі гатіли, військо могутнє до замку високим, біки поставив зали південців з довгими лавками на стінах щити, сяючі терчі з дрівками дроти, атлі там пив віно у вальгалі, варта назовні, нагу рожде що війська його з писами дзвінкими зустріти, коли князь битви захоче. Сестра їх одразу в залі помітила братів їх і двох. Мало пила вона, тебе гонор зранили, як зможете, княже, гунів здолати. Іди з зали негайно. Краще б ти, брате, вбрався в броню, як воїни в шоломах, а тіло дружинники. Сіло сідло, сяного дня, звори твоєї над трупом блюдим, норни б завили, гунські воїтелки, перлі би плуга, і тіла самого ти кинув до змій, а нині тебе він до змій попровадить. Гонар мовив, пізно вже сестро кликати ніфлунгів. Звідси далеко, люди мої героя безстрашно пагорбового райну. Схопили тоді Гонара. В кайдани забили друга Баргундів, місто зв'язали. Хегні сімох, мечем посік, а восьмого кинуло полум'я. Так має сміливе вражать ворогів, як Хегні вражав рукою своєю. Гунара спитала сміливо, чи хоче життя. Гольський правитель златом купити. Унармовив. Хай е, серце хегнів колить мені в руку. Кривава. З грудей гострим ножем виріжуть вершнику сину правителя. Виня їх єлі з грудей, поклали на блюдо, понесли до гунара. Тоді, мов гунар, людоволодар, отримав я серце, бо злого єлі, не схоже на серце, хек несміливо, що сильно тремтить як на блюді лежить. Тремтіла так само, я в грудях лежала. Хек не сміявся, як серце виймали, у нього живцем. Відмітен коваль дух не слабнув. Кинули серце криваво на блюдо, понесе до гунара. Тоді мов гонар, ні флунгів спіс. Отримав я серце Хегді сміливого, не схоже на серце боязливого Хєлі мало тремтить, як на блюді лежить. Не дуже тремтіла, як в грудях лежала. Так тобі, Атлі, скарбів не побачити, як не побачити радості людям. Одному належить з ніфлунгів роду. Мені таємниця. Тепер, коли Хегні втратив життя, був я непевний, як жили ми двоє. Впевнився нині, як сам залишився. Хай править рань раздору піском, героїв прудкий, ніфлунгів спадка, асам відомим у водах похована. Вальські поруччя ясного злата в руках не тримали, не тримати гунським синам, а тіло мовив, готуйте повозку, бранець у путах, а тіло державне їхав на глаумі поруч його свари шипи, родичі ражі. Гудрун богів зустріли без сліз у смутку палатах. Гудрун мовила, так тебе Атіла помсти дістане, як гунару часто клятви давав ти сонцем південним, сіг тюра горою, ложа конем та улля кільцем. Потім повіз гризучий вузду скарбів дарувальника Рогніра Чвар до скрині смерті. Князя жерцем кинули в яму, де по підлозі змії ковзали. А гонар самотній взявся за арфу, вдарив за завзятого струну скарботні, так ма золота кожний звитяжний, нищитель своє брехті, а тіло поїхав краями своїми, конем золотоногим після вбивства. Гамір на дворі, коні вчинили, зброя співала, як спуски вертались. Ішла тоді годрон, а тіло назустріч з кубком золоченим князя вітала. Прими владика у себе в палатах рада від гудрун, звірят буркотливих, що рушили в мару. Чарки співали зі зрилим вином, коли у палатах балакали гуни, мужі бородаті сміливо зібрались. Пішла тоді світла, хмільним обнесла витязем діса безумна, і частували владику блідого і словом, а тіло, а тілу принизила власних синів володар мечів, криваве серця з медом ти з'їв. Перетравити людську дичину з'їденого з пива і назад поверні. Ти не покличеш уже до колін від пива веселих Ерпа та Ейтіля. Ти не побачиш, як поруч сідають два златодавці, скоблять списи, гриви стрижуть, острожуть коней. Крик був на лавках, скаже на волання, гамір під шатами, плакали гуни. Ліж одрун єдина сховала скарботу за своїми братами, стійкими мов гори, і за любими дітьми, нетямущими юними, яких народіла від Атіли. Сіяла золото, біла, мов лебідь, персні червоні кидала челеді, долю зростила, сплив світлий метал не шкодувала розкоші в хатних, а тіло сидів очманіло від пива, збройний мах не вберігся від годрун. Часто бували в них зустрічі ліпші, коли він при всіх обіймав її ніжно. Ложу до дала на крові напитися, рукою смертельною і вигнала псів. Двері замкнула і челядь підняла, дім запалила, так плату взяла за братів. Вогню віддала вона всіх, що були там, і після вбивства приїхали з Мюркхейму. Старі стіни впали, палав дім розкішний, обістя будлунгів, згоріли приречені, діви щитів потонули у пломені. Годі про це! Жодна по тому жінка в броні за братів так не мстилася. Вона мала трьох народу правителів призвести до смерті, перш ніж померла. Ще більше про це сказано у промовах Атлі Гренландських. Плюс. Мова гамдіра. Починалося так, справи недобрі, коли плакали альви сльозами, як зорями. Зранку саменького людське прокляття набирає сили і скарботи разом. Не сьогодні було це, не вчора навіть. Багато минуло часу відтоді. То недавнина була в половину давніше, як Гудру намовляла народжена Гюкі, синів молодих на помсту за Свангіль. Сестру ми мали, що свангель звалася. І Йормун Йормунрек конями стратив білими і чорними на шляху війни, сірими спрагами бою, жеребцями, госькими залишилися велиш конгів роду, в живих лише ви серед племені мого. Саме до слова, як в лісі осика, позбавлено родичів, як сосна гілачок радість втратила, як дерево листя, коли губитель прутів налетить в день погодні. Тоді каже гамдір сміливості сповнений. Не надто ти, Гудрун, дала честі Йогні як вони з Ігорду сон перервали, ти в ліжку сиділа, а вбився, сміялись. Ковдри червоними, біло-сині раніше стали від крові. Не залиті, сігурд холодний, схилилась над мертвим, ти невтішна, гунар хотів того. Атлю до безтями довести хотіла, ерпа убивствам і та Ейтіля загибелю. Тобі же ще не гірше вийшло, хто підніма на іншого законом захищеного меча, сам біду накликає, тобі же повернеться. Тоді сказав Сьорлі, а він був розумний, не хочу із матір'ю суперечок точити. Слова, видається, не всі ще обидва промовили. Чого вимагаєш, Гудрун? Мало сліз прололати. Оплакала братів своїх і синів своїх родичів близьких, загиблих у Сичі. І нас скоро гудрун, оплакуватимеш обидвох. Як на коней ми сядемо, то на смерть приречемося. Рушили з двору, люті пашиють. Юнаки прямували попри гори високі, на гонських конях, аби смерть відімстити. Зустріли в дорозі над хитру людину. Чи може цей темний нам прислужитись? Інший матірою роджений відповів, що поможе своїм родичам, як нога допомагає іншій нозі, як може нога стопі помагати, чи рука проросте для руки, що існує. Тоді Ерб сказав їм ще ще один раз гарцював на коні герой гордовітого, недобре безпутнім дорогу вказувати. Сказали, що надто бастард сміливий дістали із піхов піхов залізо, мечі вілітункам призначені в радість, сили свої скоротили, скоротили третину, вразили юного, до землі похилили, накидки струснули, рушили рішуче, високого роду одяглись в оксамит. З легких шляхів обрали найважчі, і сина сестри на гілі, повислава. На вітрі холодному, на захід від міста, на дереві вовків зустріли, біда їм. Гамір в палатах, мужі Ель пивали. Гамір огорів. Копит ніхто не почув, поки воїн сторожив свій горд засурмив. Почув тоді Йормунрек, що прямують вершників в шоломах. Раду скликає, мужі сильні йдуть люди, що диво їхнє убито. Розсміявся тут Йормун Рек, запустив руки в бороду, не просив собі зброю, налив лиш вина, волосся відкинув, на щит біле поглянув, до рук своїх взявши рік золотий. Щасливим я бути, здавалось би, маю, що бачу нарешті гамдіра і сьорлі в залі своїй. Я можу зв'язати тітівами від луків, синів гарних юки, повісти на шибениці. Тоді мова завела гродер Гльот, що подаль стояла, до сина сказала, що про недобрі думки. Спекотно там буде, чи та може рада і не бути, чи зможе двоє тисячі готів зв'язати чи вбити у їхніх палатах. Виконаємо звичаї свої, наказ батьків і вічні заповіти, і вічний сон в тіні своїх лісів, і ще трав в лугах і на халявах, і шелест наших зваків по оброблених руками розів, і край таких, і духів наших стан. Це наше дух. наших дух це наших дух це наших дух це кордони стоять, народ сторіччях наглядають порядок зміни літа чергування урода поколінь Лунають ідучі предків у вогняних вихрях поміж землей Та вищою твердю під час боїв Справляють допомогу, дарують білим сила перемогу Від світла сонця палючого Від блискавиці разючої Від грома перуна Силой сварога скубаний Міра миру на загострений Я тримаю свій мир Ламан здійнявся, попадали кубки, кров розтеклася з воських грудей. Тоді каже Гамдір сміливості сповни, чекав, Йормунреку нас бачити хотів. Братів по матері в своєму палаці, ноги твої і руки твої, Йормунреку кинута у нещадне полум'я. Заревів тоді богонароджений, потужний у латах, неначе ведмідь, кидає каміння, як набере спис їх, і лезо наріже юнак красинів тоді каже гамдір сміливості сповний, даремно ти, брате, вор старосту ляв, часто із них неподобно виходить. Сьорля сказав, ти сильний гамдіре, ти мав би розум, багатьом людям бракне мудрості трохи. Гамдір сказав, не було б голови вже, якби єрп був живий. Спрагли до бою наш брат, намі же вбитий в дорозі, воїн достойний, діси втім в вині невразливі до смерті, спокусили на вбивство. Сьорля сказав, не варто нам думаю, подібно вовкам гризти за власну провину. Неначе псам норм, що голодні зростають в пустельних просторах. Добре ми бились над готами і стали, мечами побитими, як орли на гілках. Славу добру здобудемо. Хай сьогодні чи завтра загинемо, не доживе до вечора той, кому Норна не просудили. Поліг тоді сьорлі на вході до зали, а гамдір загинув позади її. Це зветься давня мова гамдіра шлюз. Сага про Вельсунгів. Розділ перший про Сігія сина Одіна. Тут починається оповідь про чоловіка на імені Сігія, сина Одіна. Ще один чоловік, що тут про нього йтиметься, мав ім'я Скаді. Сігі був багатим та дуже сильним, але Скаді переважував його і в багатстві, і у силі. Так принаймні тоді говорили. У Скаді був смерть, про якого теж варто згадати. Звали його Бреді. Він розумівся на всьому, до чого б не брався. Має він атлетичне тіло, до того ж був звитяжнішим за інших. Був в бреді розумнішим за інших воїнів, принаймні за більшість з них. І от одного разу Сій пішов на полювання разом з тим рабом. Полювання це тривало цілий день аж до по захід сонця. А коли вони почали порівнювати свою здобич, то виявилося, що Бреді здобув більше дичини, аніж Сігі. Останній дуже розсердився, сказав, що дивним є те, що раб може бути таким вправним у мислістві. Сій пішов на нього і убив, а тіло заховав у сніг. От повернувся він увечері додому і каже, що Бреді поїхав до лісу наодинці, і з них він з очемих і не бачив його більше. Скаді не повірив йому, тому що сказав Сігі, і запідозрив Оману. Він здогадався, що Сігі вбив його раба. Тому послав він людей на пошук, які закінчились тим, що в одному із заметів було знайдено тіло Бреді, і сказав Скаді, що віднині цей замет треба називати заметом Бреді. Відтоді так і ведеться. Ми називаємо велику кучу... великі кучугури снігу заметами Бреді. Усім стало зрозуміло, що це Сігі вбив раба. Тоді проголосили його вовком у святій землі. Отже, мусив він покинути батьківський дім. Один супроводжував його з країни весь той довгий шлях і не покидав, поки не прийшли вони до воєнних кораблів. І і узяв всі ці кораблі разом з мужами, що їх дав йому батько перед розлукою. І благословені вони був на переможний похід. Так і справдилося, він напав на одну з крин і захопив її. Потому він одружився зі знатною дружиною, став могутнім конгом. Найвеличнішим з усіх і прав він у Гуналанді, де його вважали за найкращого воїна. Дружина народила йому сина на імені Рарір. Він зростав е, зі своїм батьком і дуже швидко виріс у високого та сильного воїна. Розділ другий про Рерірна Реріра то Вольсунга, сина його. Пройшло багато часу, Сігі застарився. На той час у нього вже було багато заздрісників, які змовилися проти нього. Серед них були навіть ті, кому він довіряв найбільше брати його дружини. Вони всі напали на нього, коли він того не очікував, і було їх багато, тож поліг там Зігі з своїми людьми. Син його Рарір був далекий під час тієї бійні. Тоді, заручившись підтримкою своїх друзів та землевласників, він повернув собі землі, землю та титул конунга, які належали йому після сіги його батька. І коли звівся він на ноги, міцно ступаючи по своїй землі, то згадає про вбив свого батька, братів, матері. Тож зібрав конг велике військо і виступив проти своїх родичів. Усвідомили дядьки його, що здійснено ними перекриває їхню спорідність із Раріром. Так і було. Не дивився конур на кровні узи і не зупинявся, поки не відімстів усім вбивцям батька, позбавивши їх життя. Хоча й не дуже це було йому приємно. Тепер надбав він ще більше земель та грошей і примножив таким чином те, що успадкував від батька. Рері мав тепер великі статки, обрав у дружину таку жінку, що припала йому до стиші. Вони жили разом довго, але не мали ані спадкоємця, ані доньки. Це їх сильно засмучувало, і звернулись вони піднесено до богів, аби ті подарували їм дитину. Кажуть, що сама. Фріг почула їх молитви, переповнила Одінові і переповіла Одінові їх прохання. Не зміг Одін більше лишитися глухим до мольби Раріра з дружиною і прикликав до себе одну діву мрій доньку валетня Грімніра, дав їй яблуко і наказав вирішити до конунга. Вона взяла те яблуко, перекинулася на ворона і полетіла до нього. Коли діва прилетіла, конунг сам відпочивав на курганові. Вона кіла те яблуко йому на коліна. Узяв Рерір те яблуко і одразу догадався, що це мало б означати. Він пішов з кургану разом зі своїми людьми і розшукав свою дружину, бо вони разом ділилися яблуко. Як далі оповідають, Конунгівна невдовзі завагітніла, але спливло багато часу, а розродитися вона так і не може. І вийшло так, що Ререйка Конунг мусив вирішати на битву, обороняти власні землі. Невдовзі приходить звістка, що у цьому поході Рарір захворів і помер, вирушивши до палат Одіна, і багато хто вважав тоді, що так і мало статися. Недобра була і з із канунгівною вона ніяк не могла народити. Так тривало шість зим, що вона ходила вагітною. І от вирішила вона, що не варто їй більше так далі жити, і наказує вирісти з неї дитину. Так і було зроблено, і дістали з її черева хлопчика. Він був дуже великий, як і варто було очікувати. Оповідає, що хлопчик встиг поцілувати свою матір перед тим, як вона померла. Треба була дати дитини ім'я, тож назвали її Вольсунгом. Він став конунгом Гуналанду після свого батька. Вьольсунг швидко зростав, мужнів та набирався сил. Адже багато в нього в нього було справ, у яких треба було виявити ці якості. Він став видатним воїном і здобував перемогу в всіх битвах та походах. Тепер, коли він виріс та змужнів, посилає до нього Гримнір, доньку свою Гльойт, про яку ми раніше розповідали, ніби вона принесла Рерірові батьку Вельсунга яблуко. І взяв він її за дружини, і жили вони разом довго та щасливо. В них було 10 синів і одна донька. Як старшого сина звали Зігмунд, доньку ж Зігню. Вони були близнюками, першими і наліпшими в усьому серед дітей Конга. Вьольсінга, хоча усі вони були видатними. І понині відомо всьому світі, що Вьольсінги були найсильнішими, найрозумнішими і намагутнішими серед людей, як про це розповідають сага про їх перемоги та затяги. Оповідають, що конунг Вьольсінг наказав звести велику залу. Таким чином, а в центрі її стояв стовбур яблуня. А гілки з її прекрасними квітами здіймалися над тою палатою і назвали цю яблуню родовим деревом. Шлюб. Розділ 3. Сігер одружується з Сігню. Вельсюнге Дотір. Сігер звали одного конунга. Він правив у Гаутландові. Він був могутнім конунгом і з великою дружиною. Прийшов якось Сігер до Вільсунга і засватав Сігню. Конгові сподобалась така пропозиція. Як і його синам, але сама Сігні не хотіла. Не дуже хотіла цього шлюбу, проте брав вирішального слова, зазвичай вона видала батькові. А він дав дозвіл на шлюб, тоді Стігні стала нареченою Конга Сігейра. От прийшов святковий час шлюбної церемонії, і Конг Сігер приїхав у палати Конга Вьольсона, який зібрав величезний банкет і на визначений день зійшлись усі гості, запрошені конгом Вільсунгом разом із запрошеними конгом Сігейром. А було серед них багато знатних людей, переказуючи довкола вже згаданої зали, було розкладено багато вогнищ. А всередині де росла яблуня, було накрито багато столів. Тепер оповідаю, що в той час, як усі сиділи біля багать, один чоловік увійшов до зали. Ніхто із присутніх того чека не знав. Був той чоловік вдягнутий у просту, прост, простору латану накидку. До того ж, на ньому були короткі штани, і був він босоніж. На голові мав цей чоловік широкого капелюха. Він одразу пішов до родового дерева, тримаючи в руці меча. Варто ще зазначити, що той чоловік був дуже високий, стрункий, хоча й старий, і не мав одного ока. Він змахнув мечем, увігнав його родове дерево по саме руків'я. Побачивши таке, чоловіки довкола вирішили вирішили заговорити до нього і дізналися причини завершеного. Тоді узяв чек слово і сказав: той, хто на цього меча зі стовбура, отримає від мене в подарунок. Тоді він сам побачив кращого меча за все життя не тримав у руках. По цьому вийшов старий зі зали і пішов у невідому напрямку, так ніхто не дізнався, хто ж він такий. От всі вони поставали і почали сперечатися, хто візьметься до меча. Усі зійшли з надумці, що першим мають торкатися меча краще серед них, тож пішли до нього по черзі знатні мужі. Але ніхто з тих, хто підходив, не досягав свого. Адже меч навіть не колихнувся жодного разу. Тоді підійшов Зігмунд, син Конунга Вьольсунга, його перший меч за руків'я виняв його зі стовбура, ніби той там лежав саме для нього. І була ось така гарна зброя, що всім здалося, ніби вони ще ніколи не бачили такого гарного меча. Сігер запропонував Сігмунтові за нього золото. Вагою втричі більше за вагу того меча. Зігмунд сказав: ти не мен... ти не менше за мене мав можливість взяти цей меч звідти, де він був якщо б саме тобі належало його отримати. Але тепер він в моїх руках і буде там, хай би ти все, все своє золото мені віддав. Конунг Сігер розсердився на такі слова і сприйняв їх близько до серця. Він був скритною людиною, а до того ж дуже, дуже підступною. Тож зробив вигляд, ніби йому байдуже до того, що відбулося і було сказано. То насправді вже вже того ж вечора він почав планувати помсту, яку невдовзі втілив, втілив у життя. Розділ 4. Сігер запрошує до себе в гості Конга Вельсунга. Тепер маємо сказати, що Сігер тієї ночі пішов до ліжка разом зі Сігню. Наступного дня була гарна погода, і от Конунг Сігерш. І от і от каже Конунг Сігерш, що він хоче рушити додому, бо скоро може здійнятися вітер, який йому може завадити в цьому. Ніхто не може пригадати, аби Конунг Вільсунг, або його сини утримували Сігера, особливо коли вони побачили, що він нічого так не бажає покинути святкування. Тоді каже Сігню батькові своєму, не хоче їхати з Сігейрем і не може змусити себе бути з ним щасливою. Було мені видіння, як це часто бувало в нашому вроду, що цей шлюб принесе нам нещасть багато, якщо його не швидше не розірвати. Не кажи такого донь, відповів Вільсунг, адже якщо ми розірвемо шлюб без будь-яких причин, то це бернеться великою ганьбою, як для нього, так і для нас. І не буде більше він нам довіряти, та й дружбу нашу розірве, якщо ми так зробимо. Він ще й зломно відплатить так на так на таке може, а він це вміє. Тому мусимо ми дотриматися власного слова. А Конунг Сігер тим часом вже зібрався у дорогу додому. Але перш ніж поїхати зі свята, він запросив конунга Вельсюнга, тестя свого, всіх його синів, а також усю його дружину, яку він має забажає, яку він забажає взяти до себе в Галтланд за три місяці. Мовляв, для нього не буде це буде великою честю. Каже Конунг Сігер, що таким чином хоче вибачитися за те, що пробув на весіллі лише одну ніч. це не є порядно з його боку. Пообіцяв конунг Вельсунг, що прийде на запрошення, і він здійснив цю обіцянку в назначений день. На тому розійшлися і конунг Сігер відбув разом зі своєю дружиною. Шлюз. Розділ 5 про оману конунга Сігера Маємо тепер оповісти про конунга Вельсунга та синів його, які як поїхали вони у назначений час до Гаутланду на запрошення конунга Сігера родича свого. На трьох кораблях пливли вони, добре оснащених і вдалою подорож була, тож пристали вони в Атланді пізно вночі. Тож вечір прийшла Сігню, донька Конунга Вільсунга, Викликає сторону батька своїх братів, після чого каже, що пані в неї перечуття, адже конунг Сігер скликав велику дружину, і планує він вас зрадити. Тож прошу я вас, каже вона, аби рушили ви чимнашвидше додому і зібрали там як найбільше дружиньків своїх, а тоді вернули з ними сюди і помстилися за кривду, бо інакше в біду потрапити, обмануті ним, не дослухавшись цих слів. Тоді сказав Конунг Вільсум, всі говорять про те, що я ще не народжений, перші слова свої промовив. Були ці слова присягу, що не буду я уникати ані вогню, ані залізу зі вла страху власного, і досі так чинив я. То чи може відступати від слів до своїх своїх на старості, і нехай діви не нарікають на синів моїх під час своїх ігор, не вони смерті бояться, адже для кожної людини рано чи пізно наступить. Смертний час і ніхто не зможе того уникнути. От моя порада не тікати нікуди і битися щосили, доки матимеш згоду. Я сотні разів вже бився і часом мав більше дружини, часом менше, але завжди я гору брав. Тож хай ніхто не говорить, ніби я злякався, втіх чи молив про пощаду. Заплакала тут і почала благати батька, аби не повертав він її до конунга Сігейра. Конун відповів: ти мусиш повертатися до чоловіка свого і бути з ним, щоб там з нами не трапилося. Тож сігні повернулися додому. Вони облаштували собі табір на ніч. І на ранок, як день новий прийшов, закликає конунг Вельсунг усіх своїх людей прокидатися, сходити на землю та готуватися до бою. Ось ці вони озброєні зійшли на землю, і невдовго і недовго випало їм очікувати, аби прибув конунг Сігер з усією дружиною своєю. Розпочався між ними бій затятий і закликав конунг людей своїх, аби билися вони відчайдушніше та завзятіше. Оповідаючи конунг Вельсунг зі синами своїми, вісім разів виходив проти воїнів конунга Сігера, і били вони обидвома руками на всі сторони, перериваючи лаву супротивника. А як наступного разу стали вони так проривасто впав конунг Вельсунг серед воїнів своїх, а з ними і більшість його дружини за винятком десятьох синів його, адже набагато більшою силою ворог володів, аніж могли вони відбити. І от схопили його синів, зв'язали їх міст і забрали у полон. Дізналася стігні, що вбито батька, а братів у полон забрано, і до смерті приречена. Тож відкликає вона конунга Сігера сторону і сказала так Сігню, прош тебе, не вбивай одразу моїх братів. Не кажи краще закувати їх у колоду. Думається мені, що краще хоч так їх ще побачиш, ніж мертвими. А більше я не прошу, адже знаю, що не отримаю. Відповів їй Сігер. Ти глузд, певно, втратила нерозумна жінка. Якщо просиш для братів своїх мухи страшніше, ніж смерть. Але виконаю я прохання твоє, адже мені до душі, аби вони мучилися довше. І наказав він, аби зробили все так, як Сігню сказала. Взяв тоді одну велику колоду і набили її на ноги десятьом братам десь глибоко в лісі. І так сиділи вони цілий день до ночі. А опівночі прийшла з лісу стара вовчиця до них, закованих у колоду. Вона була велика, гидна з вигляду, і сталося так, що вона загризла одного з них на смерть. Після того вона з'їла загризненого повністю. Після цього пішла вона звідти. Наступного ранку відіслала сігню до братів своїх людину якій найбільше довіряла, аби дізнатися, як у, як у них справи. Коли Слабославець повернувся, то розповів, що один із них помер. Зрозуміло, вона що така жахлива смерть чекає на них усіх, якщо вона їм не допоможе. Далі можна повісти коротко. Поспіль дев'ять ночей приходила півночі та вовчиці повідала одного з брезбранців, поки не з'їла так усіх, окрім єдиного Зігмунта. І от перед 10 ночі відсилає зігню гінця до Зігмунта, брата свого, а перед тим вкладає тому гінцю в руку мед і каже, що має він піти до Зігмунта, аби змастити йому медом обличчя і покласти трохи того меду йому до рота. Тоді пішов посланець до Зігмунда і зробив так, як наказано було, повернувся додому. Наступної ночі та сама вовчиця прийшла знову з бажанням загризти Зігмунда, як це було з його братами. Аж тут Вітер з його сторони подув на неї, відчула вона запах меду. Той почала вовчиця злізувати мед з обличчя Зігмунта своїм язиком, а ті потім посунула свого язика йому до рота. Той не розгубився і прикусив язик вовчиці. Вона замахала головою і почала тягнути свого язика. Так сильно впершла лапами в колоду, що тая розлетілась. Та Зігмон тримав дуже міцно і врешті вирвав язик вовчиці із коренем на тому прийшла і смерть. Оповідаючи що тою вовчицею була сама матір конунга Сігера, яка могла змінювати свою подобу завдяки трольським чарам та мольфарству. Шлюз. Розділ 6. Зімон вбиває синів Сігера. Таким чином, Зігмон звільнився з розламаної колоди, але вирішив таки залишитися в лісі. Зігню знову надіслала посланців перевірити, як ведеться Зігмунтові і чи живий він. І коли прийшли вони до нього, то розповів він, що відбулося між ним та вовчицею. Посланці повернулися до Зігню і переповіли їй про все, що відбулося. Приходить тепер тепер і вона та знаходить свого брата. Порадившись, вони вирішують, вирішують, що Зігмунд має викопати у лісі Криївку. Минає певний час Зігню переховує його там і приносить йому все необхідне. Конунг Зігер вже думав, що вже всі вельсинги загинули. В Конунга Сігера з його дружиною було двоє синів. Кара, що коли старшому виповнилось 10 зим, то Зігни відіслав його до Зігмунду. Зробила вона це для того, аби той допоміг Зігмундові, якщо той захоче якось помститися за свого батька. От пішов хлопчик до лісу і під вечір дістався до Зігмунтової кривки. То добре його прийняв і сказав, аби хлопчик замісив тісто, а я піду по дрова. І дав Зігмунд йому мішок з борошном, сам же пішов по дрова. А коли Зігмунд повернувся, то хлопчик досі тісто не замісив. Зігмунд запитує, чи готове тісто, то відповідає. Я не зміг взяти мішка з борошном, адже там, окрім борошна, ще щось є. Зрозумів Зімон, що не є цей хлопчик таким сміливим, як йому потрібно, аби взяти його. І коли побачився він зі сестрою, то сказав їй Зігмон, що цей хлопчик далекий від того, щоб бути чоловіком. Зігню відповіла: ну, ну то візьмі і вбий його, якщо його життя тобі не на користь, навіщо йому жити? Так він і зробив. Зима минула, наступної зими надіслала Зігню до Зігмунда свого молодшого сина. Не варто довго доповідати про те, але Зігмунд вчинив із ним так само, як і з попереднім, убивши його за порадою Зігню. Шлюз, розділ 7. Народження Сінфьотлі. Оповідаючи сиділа одного разу Зігню в своїй світлиці, прийшла до неї мольфарка, сильна в чарах. Заговорив до неї Зігню, хочу я, каже вона, аби ми обмінялися подобами. І ще сказала вона мальфарці, можеш тут господарювати. Так і зробили вони. Мольфарка начаклувала так, що обмінялась вони подобами, і сіла собі відьма у кімнати Зігню, а увечері пішла у ліжка з Конгом. Той же так і не здогадався, що це не Зігню поруч із ним. Що стосовно Зігні, то мама сказати, що вона пішла до кривки брата свого і просилась переночувати в нього. Адже заблокала я у лісі цьому і не знаю, куди йду. Зігмун сказав, що вона може залишитися в нього. Не покине ж він її, самотню жінку без допомоги. Він знав, що вона не відплатить йому злом за добро. От війшла Зігню в його з помешкання і сіли вони їсти. Зирка він на неї стиха, і видавалась вона йому ласкаву та гарну жінку. Коли ж вони повечеряли, то каже Зігмунд до Зігню, що бажає він, аби вони розділили одне ліжко на двох. Вона не заперечила йому і розділили вони ліжко між собою на три ночі поспіль. Після цього повернулася з їхню додому, знаходити у мольфарку, просто її обмінятися подобами знову. Та так і робить. Через деякий час Зігню народила хлопчика. Назвала вона його Сінфьотлі. Коли він підріс, то став великим і сильним, дуже подібним до інших вельсунгів. І коли виповнилось йому 10 зим, то відсилає Зігню його до Кривки Сігмунда. перед тим, як відіслати попередніх синів до Зігмунду, вона їх випробувала, пришиваючи їм рукави до шкіри та плоті. Вони цього не витримували і кричали, вчиліла вона так і Сінфьотлі. Він ніяк не відреагував на це. Тоді вона зірвала з нього сорочку, а шкіра за руками пішла. Вона запитала, чи йому не болить. Він повів. за Замалим той біль видавався би Версулові. І от прийшло хлопча до Зігмунда. Той каже йому, аби той замісив тісто, поки сам відсходить по дрова і дає йому мішок з брашном. Сам же вирішив до лісу, а коли він повернувся, то Сінфьотлі вже впорався з завданням. Тоді Зігмунд спитав, чи той нічого не знаходив в борошні. Здалось мені, скаже той, ніби там було щось живе в борошні, коли взявся тісто замішувати. Та я його замісив разом із тістом. Тоді сказав Зігмунд, сміючись, не дам я тобі скуштувати цього хліба на вечерю, адже замістив ти у нього найотрутнішу в світі змію. Зігмунд був настільки могутнім, що міг споживати отруту без шкоди для себе. Сінфьотліш був невразливий до отрути зовні, але не міг її ані їсти, ані пити. Глава 8. Помства Вельсунгів. Мама тепер сказати, що видавався сінфьотлі Зігмунтами за молодим, аби братися за помсту. І вирішив він його трохи потренувати, тож вони протягом літа подорожували лісами, нападали на людей, відбираючи в них золото та вбиваючи їх. Видавався і Сінфьотлі дуже схожим на мужа з роду Вьольсингів, але вважає він, що Сінфьотлі є сином Конга Сігейра і має злобну вдачу батька свого, хоча й володів мужністю Вельсного. Дивувався Зігмунд, що не дуже турбують хлопця кровні узи, адже той весь час нагадував йому про скорботу і підбурював на вбивство конунга Сігера. Одного разу, як завжди, вийшли вони до лісу, а поживитися здобиччю, аж раптом натравили на хатину такі спали два чоловіки з великими золотими перснями. Вони були зачаровані, адже висіли над ними вовчі шкіри. Раз у десять днів вони могли вийти з цих шкір, а були це сини конунга. Зімон та Сімфльотлі влізли у ці шкіри і не змогли потім зняти їх, тож взялися до них Тож взялася до них вовча природа, яка раніше була в цих шкірах. І навіть заговорили вони по-вовчому, завивали, розуміли одне одного. І вийшло на такому вигляді у ліс, і кожен пішов власну дорогу. Та перед тим уклали вони договор між собою нападати на людей кількістю не більше сім'ї осіб, а хто перший нападе, той має завити по-вовчому, дати знак другому. Не відступимося в цьому слові, сказав Зімон. Був молодий і зухвало сміливий, такого, як ти бажатимуть люди зловити. По тому кожен пішов свою дорогу, і лише розійшлись вони, як Зігмунд натрапив на сімок чоловік, і завих по вовчому Сімфьоти почувся завивання, і прибіг на нього і розірвав їх усіх. Тоді вони знову розійшлися недалеко відійшов Сімфіотлі у лісі, як натрапив на 11 чоловік і напав на них, розірвавши їх усіх. Тут побачив він, що його поранено, і вирішив він лягти під дубом відпочити. Та недовго він там лежав, як прийшов тоді Зігмунд. І он, і от вони знову зустрілися. Сказав Снітхьотлі Зігмундові. Ти покликав мене допомогу проти сімох осіб. Я ж дитина проти тебе, сказав собі, що сам здолаю одинадцятьох. Зіму кинувся на нього з такої сили, що Сінхьотлі похитнувся і впав додолу. Тоді вкусив Зігмунд його за горло. Того дня не змогли вони вийти з вовчих шкір. Зігмонд узяв Сінхьотлю собі на спину і відніс додому в крику, Він сидів над ним і проклинав ті вовчі шкіри. Побачив Зігмунд одного дня, як бігали лісом два горностаї. Один з них вкусів іншого горла, а тоді побіг десь по лісу і приніс звідки лісток, приклав його до рани, схопився другий на ноги, живий та неушкоджений. Вийшов Зігмон з крівки, побачив ворона. Той підлетів до нього і дав лісток. Приклав Зігмон той лісток до рани Сімфьотлі. І той схопився на ноги, цілий та неошкоджений, ніби не був поранений ніколи. Потім повернулися вони у Криївку і сиділи там, аж поки не прийшов час їм скинути вовчі подоби. Тоді узяли вони ті вовчі шкіри і спалили їх, їх і закляли, аби вони більше нікому шкоди не завдавали. Позитив тих вовчих подобок звершили вони багато славних справ у землі конуга Сігєра. От прийшов час, і Фьотлі виріс та змужнів. Тож вирішив Зігмунд, що достатньо вже він його випробував. Небагато часу минає, Зігмунд вирішує здійснити помсту, якщо складеться все для того. Тож покинули вони землянку одного дня і під вечір прибув до палат конуга Сігера. Увійшли вони у сіни що були перед головною залою, стояли там бочки з пивом, то герої за ними і скувалися. А Конгів не знає, де вони, хоче з ними зустрітися. А як зустрілися вони, то вирішили взятися до помсти за батька за приходом ночі. В Сігню та Конго було двійка маленьких дітей. Вони бавилися на підлозі зали золотими каблучками, катаючи їх зі сторони в сторону, бігаючи за ними. Один перстень викотився зі зали в стіни, де сиділи Зігмун зі Сінфьотлі, і хлопчик побіг за ним. Тут побачив він, що сидять в стінях два кремезні грізні з вигляду чоловіки в шоломах високих та блодунках сіяючих. Він хутко побіг до зали і розповів батькові про побачення. Зрозумів конунг, що планується на нього напад. Сігню почув цю розмову, вона стала взяла обох дітей та відвела їх у сіни до Зімонта Сінфьотліна. Там вона сказала, їм що діти їх виказали і раджу я вам вбити їх. Зіму, не буде вбивати дітей, нехай вони мене і виказали. Але Сінфьотлін не знітився, махнув мечем і вбив обидвох дітей, а тіла їх виконав у зал до конова Сігера. Став тоді коник і наказав скупити тих людей, які ховалися того вечора в сінях. Повибігали люди з зали і хотіли взятися за героїв, але ті мужні затято захищались, дісталась добрячою сім, хто до них наближався. Але врешті їх подавали, скопили, взяли мотузками та закували ланцюги. Так сиділо воно усю ніч. Задумався конух, який смерті піддати Зігмунта та Сімфьотлі, або вона була тривала. А коли прийшов ранок, то наказав конух насипати великий курган з каміння та дерено. Коли курган насипали, то звелів він поставити посеред того кургану великий плоский камінь. Таким чином, або один край, його край, дивився до гори, а інший донизу. Камінь був настільки великий, що розділяв курган на дві частини. Обійти його було неможливо. Тоді наказав казав конуку взяти Сігмуна та Сімфьотлі і посадити в той курган по обидва боки того каменю. Думаю, він що буде гірше сидіти окремо, але чути одне одного. І коли почала вкривати той курган дереном, то прийшла до сігню з копном солому у руках. Вона вкинула ту солому сінфьотлі до кургану і попросила рабів не казати про це кунгові. Вони погодилися, сипали курган. Коли не йшла ніч, то сказав Сінфьотлі Сігмундові. Я думаю, що на перший час їжі нам вистачить. Конгєвна вкинула мені шматок свинини, загорнутий у солому. А як узявся він за те м'ясо, побачив, що там був закований захований меч Зігмунта. І Він впізнав його лише за руків'ям, майже темно було в кургані. Тоді сказав Сінфьотлі про свою знахідку Зігмундові. І зраділи вони обидва. Тоді застромив Сінфьотлі меч у камінь і натиснув, і почав меч проходити крізь нього. Схопив Зімон завісти того меча, і почали вони перепілювати ним той камінь. Так вони піляли, поки повністю не розрізали. От як про це в пісні говориться. Ріжуть великий камінь потужний, Зігмут мечем та сінфьотлі. Тож обидвоє вони були у кургані, пиляли вони камінь та залізо. Таким чином вони звільнилися з кургану. Вирішили героя до полковника Сігера. Там, Таміші усі спали, вони натаскали до зали дрів і запалили їх. Поперекидалися ті, що були всередині від диму, аж все довкруги палає. Запитав конунг тоді, хто розвів той вогонь. Я і Сінфьотлі, син сестри моєї, сказав Зігмунд. І знаєш ти тепер про те, що не усі вірсунги загинули. Тоді попросив він свою сестру вийти до нього і отримати гідне пошанування та велике почесті, адже хоче він відшкодувати її за усі її негаразди. Шлюз.